зочин хөрөлцөөлсөн байгаа. Instagram-аа. Тийм Instagram дээр бол ер нь бол охтуудыг үнэхээр э, үнэхээр хөлрүүл чадж байгаа. 300 followers хүрч байгаа. Тийм үнэхээр яг л Sparta-гийнхан шиг 300 followers-тай 2 оны дотор 300 followers. Хоёр энэ тоог 3000 болох болгоно гэж э, сонсогч нартай итгэж байна. Та бүхэн дагаараа Future Jacobies Өө би юу гин 50 аваасаа юун дээр Facebook page page дээр бүх юм 50. Twitter байгаа юу? Багхгүй шүү дээ. За за юу тэгэд Future Jacobis гэдэг тийм юм тагаа нэр нь бол хүлгээ хүлэгт гэхүү. Тийм хүлэгт. Хүлэгт. Хүлэгт маань ингээд зочилсан. Бид нар яаж танилцсан гэхээр Ер нь бол би инстаграмаар энэ залууг их биширч явдаг байсан л та. Ер нь их холоос их. Тэр холын цайнаас. Гэтэ яг хүмүүс яг энэ манай хотынхан байна уу? Ашиг. Манай хотынхан бас мэдэх байх энэ хотоор нэг тийм царайнууд зурцсан байдаг те. Нэг тэрийг одоо яг ямар царай их вэ? Нэг тийм царайнууд өгдөн штэ. Нэг яг хазар хазарт хоёр амир хазартай тэгээд урал. Зүгээр л царай. Нөгөө нэг юуны хөгжим хаанаа зурснаа хөгжим бүжгийн уртлын төвцний юун дээр зурсан хажуу талд зурсан. Тэр бол хаасаагүй бол та. Гэтэ тэр зүгээр би ингээд тэр бол бүр бацаан байх та. Аа. 3 4 жилийн өмнө шууд ингээд шгшдэг бодгийг зүгээр худалдаж авангуудаа ингээд хүмүүсийг дөөрөмөр санагдаад тэгсэн баг. Хүмүүс ингээд нэрээ бичдэг штеп. Тийм. Тэгэхээр би надад нэг тийм бичих нэр байхгүй. Тэнгүүтээ зүгээр за нэр бичижснээс зүгээр царай үлдээч Тэгээ зурх болгоно тэр нь тэгэл өөр царай болж хувиргэ гэж бодод. Аа, хувьсаад ёо. Тий. Тэр царайг бол тэр одоо болсон. Одоо болцсон тий. Болсон. Аа, тэгээ тэр царайг ер нь хүмүүс их мэдэх ухаан. Юун дээр бас өгдөг тий. Энэ аа, Фантаны хажуудлын голонт банкны аркаар гарангуут цагаан нөө нэг тийм цахилгааны нөө жижигэн станц шиг нэдчихдэг шах. Тэр Тэрэн дээр бас сурсан. Тэрийг бол нэлээд гадуур дими тэндэл тэн дими тэнэлтэл авахгүй байдаг. Аа. Зүгээр нэг хідэн найзтай хамт гадуур ширтэг бодог хөдөлтөж ангуутай хийх юм олж ядаа. Одоо тэгээ зурж байгаа юм ямар нэг. Одоо л оролцдог хан хан дээр зурхыг хичээдэг. Аа. Интерьер, интерьер маягийн. Гэтэ тэгэл яг Монголд гой ширтэг бүдгэн тэгээ байхгүй. Өнгөнд байхгүй. Тэгэл хамаг чадлаараа тэгэл оролцдог фестивалын тэрт оролцохыг боддог. Сайн нэг Ink Fest-д оролцсон уу те? Тий. Ink Fest-гээ тэр болохоор юу хин зохион байгуулсан бол? Ink Festival чинь Digital Link гэдэг нэг групп одоо амар мундаг нэг э, зармаар хийгээд байгаа. Тэмүүл ингээд үү? Тий. Тэднээс зохион байгуулад гадаадас зөндөө хүмүүс орж ирдэг. Гайгүй гайгүй мундаг мундаг хүмүүс орж ирээд. Бид нар ихтэй манай хотын төвийг гоё болгосон шүү дээ. Энд тэнд гоё юм зорсон шүү дээ. Тэгсэн шүү дээ. Түнэл түнэлийн тэр хажуудал чи юу лээ? Түнэлийн тэр шал тэр нэг Францын юу лээ. Тийм нэг тийм Alliance Française гэх нэг тийм газраас хэн байгуулсан. Тэгээ нэг хэн Франц артист ирсэн л дээ тэр үед. Тэр арай жижиг. Тэгээ тэр түнэлийн тэр хавийг бол үнэхээр гоё болгосон шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр бол яг хөлгийн зурсан зураг бол яг бэлээ. Яг хөлгийн стил имиж Гэхдээ тэр нэг юу хэд чинь нэг хатан зорцсон байдаг. Тэр гэж зорцсон баг тийм. Гонёглсан хатан зорцсон. Тийм. Тэр гонёглсан хатныг би яг хараад яг гонёглсан. Future Jackass биш дээ гэж хэлсэн. Гэхдээ одоо Future Jackass бийс болсон. Яа, том болсон. Jackass нь Jackass нь болохоор зүгээр Jackass багаас амар хүздэг байсан. Wild Boys тань мэднэ сте. Тийм шүү дээ. Steve O. Steve O, Chris Pontis бүгдээрээ тэрийг бол нэлийн шүтдэг байсан. Тэгээд нэрнийхээ очих нь ирээдүйн жак гэсэн. Аа. Ирээдүйн жак. Тэр хүмүүстэй юу ч хийхгүй зүгээр ингээл зүгээр ингээл балаараа л мөнгө олоо шээ. Холливуудад олоо шээ. Тэнгүүт би тийм л ирээдүйг хөөдөг байсан. Одоо өөрчлөгдсөн л дөө. Тийм үү. <laughs> Одоо тэгж жак байсан. Жака Биз гэхээр одоо мэдхгүй. Тэр нь бол зүгээр айсыг л жоохон солиё гэж бодвол араас нь нэг хүмүүс сонсоод ингээд ингээд энэ өөр нэрэн гэхээр тийм л гэсэн. Instagram болох юм төлөө. Тэр Jackass-ийнхэн бас гоё те. Бид нар чинь зүгээр ингээд нэг хэдэн скейтборд онж ундаг баг нэр тийм зүгээр гэрийнхээ хом видеогоор нэг тэнэг тэнэг юм хийгээд нэг үзүүлбэрүүд хийгээл бүр нэг үнэн хэцүү. Тэгсэр гал MTV-гээр гардаг бол тэр нь өөрсдөө киномыг юм. Одоо bad crime баг. Хөр гэдэг нөгөө киномын хийдэг Spike Jones гэдэг. Тийм. Тэр тэр тэднес чинь бүр Jackass-с ихсэн тэгээд Spike Jones уу? Тийш. Тийм үү. Jackass их нэг ингээд биш мичл тэнхтэл явдаг. Тэгс нэг одоо бүр амар нэртэй. Нарийнх найруулагч болоо шээс. Одоо хүртэл бас Jackass-ийнхэнд нийлж мэлэл өөрийгөө эмээ болгоцсон явж идэв шүү дээ. А тийм үү. Тийм эмээ болгоцсон тэгснэ гадуур амар тэнхтэл яваад идэв. Амар сайн хүн баг. Зүүн баг шүү дээ. Тэгээ төмс гоё хувирдаг л да тий. Bad Grandpa амар шаас тий. Би зөв хөх гэж ирсэн. <laughs> Тэр нь яг жинхэнэ хүмүүс дээр гэж үжиглэлж байгаа яцлаар тий. Джонни Нокс үлэхтэй ер нь надад ер нь Стиво тэр хоёр нь хамгийн солиотой ер нь. Джонни Нокс л зүгээр л нэг буханд мөргүүлдэг шээстэхгүй шээц. Хитэн ясаа оглаад. Бүсэн хазуул төгсдөн нохонд. Юу лээ тийм шүү дээ. Бүсэн хазуул зүгээр л зүгээр зүгжсэн. Тий. Бүс рүү нохоо дайрлцдаг шээс. Жакисэн ярь. Тийм тийм Jackass-аас үүссэн нэр юм байна. Тэгээд бид нар яаж танилцсан хэр би тэгж яг инстаграмаар Future Jackass-ыг харж агаад тэгээд юм уу зураг моргийн ер нь хараад ер нь мэддэг болцсон юм аа. Тэгээд вэжсэн чинь яг би нэг comedy night might гээ хийгээд тэгээд тэмүүгээ бид хэд ингэ вэжсэн чи яг нэг үзэгч үзэгч дундаас үзэгч дундаас ингэ танилцсан. Тэгээд одоо ингээд ер нь их сонирхолтой баг юм болов гэж бод бодсон л тоо би. Тэгээд ингээд нэвтрүүлэхдээ урьж авчирч байна. Урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. <laughs> Жог албан ёсны шай те. Тэгээ өчтөр ер нь их ярих гэж байгаа юм их бодсон гэсэн те. Тийш бүр зүйдэлсэн шүү дээ. Зүйдэлсэн. Зүйдэл зүйдэлсэн. Зүйдэнд батаа э, ингээд ингээд оролж ирсэн ээ. Харьгийн талаар яриаш хатнаа. Харьгийн талаар сонирхолтой юм те. Мэдхгүй би ямш тийм бодоог гэсэн. Одоо яасан. Тэгсэн чи харин батагийн сонирхол болж таарч тарьэр. Би тийм суудсан хажууд нь мэн надад чи мэднэ гэдэг шиг байж. Надад шал өөр өөр нээж өгөхгүй харьягийн талаар тэгэхээр тэгэл харьягийн талаар тийм мэдх юм байж тээ. Харьягийн талаар л ярих хэрэгтэй юм шиг санагдсан шүү дээ. Харьягийг харьягийг та нар итгэдэг үү? Хариг хариг гэж хариг хүмүүс байх боломжгүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд итгэсэн хүмүүс байд юм бэл шүү дээ. Бүр ингээд яг ингээд уулцсан мөн. Тий, уулцсан уулцсан. Би тийм шүү дээ. Хааш. Намайг авч явчихс тарих. Хааш. Авч авч туршилт хийж байгаа шээ одоо. Энэ нэг ямар өндөр хүн бэ? Хааш. Би ч намхан хүмүүс аахгүй. Тэгээд өндөр болгочихсон. 50 element гэх нэг кино байдаг лөө. Тий. Ингээд гадаа нь Брюс Уиллис юм тийм. Брюс Уиллистэй нэг юм байна. Хавдах би мах бахад. Мила яваа гэж те. Тийм. Тэр тэр биш юм байна тэгэл. Нэг нэг тэрнээс цаана гарсан тэгснэ ингээд нөгөө нэг ингээд цонхныхан гадаа нэг шар шуу ингээд байх шанаад байдаг. Шар шуу дахиад өөр юм ярьда. Тэнгүүтээ ингээд хүмүүсүүдийн экспириенсийг жинхэнэ экспириенсүүдийг ингээд докюментэр хийсэн. Жинхнэр ингээд бишэд авцсан. Тэр энэ кино болгоцсон. Тэр документэрийг ингээ хүмүүсүүдээр ингээ орлуулад ингээ жүжигчид орлуулад тогтолцсон тоглуулсан. Аа зүгээр л хүмүүсийн одоо юуг нь амьдралын бичиж чаад яг тэрийг нь яг шууд зохиол болгоод жүжигч. Тий. Тэгээ дундуур нь бас жинхэнэ клип нь явуулж маалаад. Тэгээ чин дандаа ингээ миний өрөөний гадаа ингээ шаршуу дандаа хөвлөгөөд шааж маа. Айж байгаа шахад. <laughs> Энэ юу юм шашуун гэсэн чинь нөө харьяаргийн хүн болж тарж байгаа. Тийм. Ши. Тэгээ Монголчууд нэг сигнал экономик хөө. Тийм тэр тэр бол тэр бол амар гнатаас тийм. Тэгээ бовдолцсон чинь дараа нь бүх юм учранд хайлагддаг шээ. Харь ярих ингээд хүмүүсийг ингээд аваад тийм бүр сансар окторход өөрөө тийм юм дээр ингэж туршилт хийгээд тэргээ тэгээд яг нэг э, дэлхий дээр байгаа юм шиг газар бүтээсэн. Тэрийг юу гэж нэрлцэн нэг юу лээ. Юу гэдэг вэ нэг Америкийн нэг crop circle гэдэг тэрний талаар ярьдаг нэ би. Area 15. Area 50 тэрийг зүгээр харийнхан бүтээц гадаа тэгээд хүмүүс яг хүмүүс дээр туршилтыг дамшгүй боловч хүмүүс дээр харийнхан туршилт хийж байдیں۔ Аа тэр болж Америк нал. Гэтэ тиймэрхүү юм боломжгүй хэцүүлт те. Зүгээр зүгээр нэг тийм сонсон байна. Дэлхийг өстэй дэлхий дээр одоо ингээм амьдрал үүссэн амар азтай гэж ярьдэн шүү дээ. Гэтэ дэлхий шиг ийм гариг бүр зэрэг хязгааргүй их байх боломжтой гэж байна. Одоо нэг космос. Тий, орчлон орчлон ертөнцийн ч одоо хязгааргүй гэдэг чинь бид нар л хязгаар нь мэдчих чадахгүй. Тийм юм дотор ч маш олон боломж байгаа шүү дээ. Дэлхий шиг гаригууд хийдэж байгаа юм тий. Тэрэн дээр нь амьдрал үүсэх Юур яг жихнээсээ хязгааргүй гэж бодох юм бол яг бид нар шиг яг ийм хүмүүсээ яг бид нар шиг вата хүлгээ мүлгээ одоо бас нэг өөр гарагт бас яг ингэж байж ах боломж зөв чанс шүү дээ тий. Чансараа зөв хязгааргүй болохоор тийм боломжтой гэсэн тийм байдаг л. Гэтэ Манай бол сон те бас азтай шүү дээ. Одоо ингээл зүгээр сансарт хэдүүлээ хөө явж байгаа шүү дээ. Зөв космосыг үзсэн үү? Юу нэ? Аа, Карл Сайган уу? Тий. Гэхдээ одоо орчин үеийнх нь гараад ирсэн. Neil deGrasse Tyson, Tyson таа. Юу нэр Discovery дээр лөө? Мэдхгүй. Сайхан шинжилсэн юм уу яасан? Сегнэ бичсэн тэгснэ одоо нэг 13 онд гарсан. Тэгснэ бүр тэрний талаар ингээл энэ за космосыг үзэхээрээ залсаа. Тэлбэр чадахгүй тэр нэг үзэгэлтэй. Би хар хар баачгаа гарч ирэв амар тайлбарлал. Тийм. Морган фильм биш. Гой шатсан мэл тээ. Амар амар сайн бүр ер нь компьютер график маа бүх юмэр тээ. Гой тайлбарлал шээ. Өөр өөр гар өөр гариг төр очивол яг тэр гариг нь одоо ямар хуу уур амьсгалтай ямар хуу аах байгаал мэгаалыг харуулж шээ сая ч нөө солирон дээр юу газарт олчлаа шүү тий. А тий. Мангар хурдтай явж бас тэр солир одоо бүр хэдэн зуун километр цаг хэдэн зуун мянган километр цагтай явж байгаа шүү. Тэрэн дээр тэгэл газар дуулж идэх шаац. Хөгжиж байна. Ширүүн шааж. Дөнгөтэй тэнцэнээс Twitter-т твит шаасан жиргсэн байдаг шээс тэр э, нэг газар хүмүүс зүгээр тийм хурдтай явж байгаа юм яг газардуулсан юм уу? Авч яваад. Солирын ярьлагаас дагаар дээр Сүлт од. Сүлт од юм. Тийм сүлт од л гэж нэрлэх нэрлэх болтой. Сүлт ингээм амар хурдтай явж хахтан дээр нь яг тэгээ тэрийг тааруулж байгаа л яг энд явж хахт нэг ингэж явж байгаа л энд ирэхт нэг ингээл булгачихж байгаа хөөхгүй. <laughs> Амар тааруулж. Тэр солир тэр солир дээрээс одоо ингээл зураг мураг явуулаа шинжилгээ хийгээ шааж байгаа. Солир чи өөрөө тэгэл ер нь бол юу ч тээ. Би дотор нь амьд би организмыг авч явж яддаг шүү дээ Тэгэл э, мөргөөл. Усыг чинь солироор ирсэн гэдэг чинь тий. Дэлхий дээр. Гэтэ сонь тий. Ус ер нь яаж ирсэн бэ? Ус бүр амар амар юм шатдаг тий. <laughs> Ус нэр үнэхээр төгс шатдаг шүү нэр. Усыг хаяа уухаар бүр гоё шатдаг шүү. Уснаас бүрдсэн мэт чи. Тий. Ус нэр яаж ирсэн бол гэж. Нөгөө нэг юу гэж тий. Ус руу. Аа. Нөгөө нэг Magic mushrooms гэдэг шүү дээ, тэ. Psilocybin magic mushroom. Юу? Гэхдээ тэрийг бол нэтэр хүмүүс уншиж олно та. Magic mushroom гэдэг ер нь монголч гэсэн ургадаг юм хэлээ тиймэрхүү юм. Одоо энэ юу гэдэг чинь энэ улаан цагаантай мөөгд шүү дээ. Цагаан толбтой улаан хортой гэдэг. Тэр чинь нөө Сибирийн бөөнөр ашигладаг юм л шүү дээ. Бас тийм сэтгцийн тийм юунд нэг юу одоо нөлөөлдөг. Тийм psychedelic тийм э, ургамал гэсэн. Тэгээд яг нөө нэг псилосибин гэдэг тийм юу гэдэг юм байна л да. Мөг тэр мөг мөгний ингээд нэг өрөмцөр биш тээ. Одоо тэр мөг чинь үрээ ингээд цацаад дахиад мөг ургах штэ тээ. Тэр өрөмцөрийг ингээд аваад үзсэн чинь вакуум орчинд ингээд э, ерөөсөө ингээд амьд байх тийм чадвартай. Тийм тийм болохоор ингээд бүр ингээд өөр гаригаас ирсэн тийм организм байж магадгүй. Ер нь мөөгийг ер нь мөөг үү? Ер нь мөөг бол амар тийм тусгаар шат штэ тээ. Ямар ч нөө амьтны нөгөө нэг юм юмд ордгоо ургамалч биш зүгээр л дангаараа мөөг гэж үз тээ. Амтны хаант болсон мэс орохгүй байна. Сарнаас ирсэн байна. Тэгэл э, тэр нөгөө нэг юу амар сонирн бит юм тэр э, нөгөө нэг э, сармагчингууд тийм мөөг эцэрэг хүмүүс олцсон гэдэг. Тарим мархин томроод Бэл Хикс тэгж ярьд штэ. Тий. Тийм амар инээдтэй үзэл шээ. Нэ өхрийн баасан дээр ингээ мөөг ургачих тэрийг идэж шастдаг. <laughs> Бөөгийн тамаг гэдэг нэг ном байдаг шүү дээ. Тий. Хоёр санаагийн. Тий. Тэн дээр би тэрийг уншиж дуусгаагүй л дээ. Эхлүүлэл хайцсан. Угаасаа бүх номыг тэгдэг. Босгох. <laughs> Тэрэн дээр тэрэн дээр тэгж тэгж хилдэг гэсэн. Бүр ингээд тэр үеэр хөсгөл мөсгөлийн бондөр ингээд нэг өөрсдийнхөө хэв маягаар ингээд шатааж матаадаг байсан. Аа. Доош нь харуулаа яадаг шиг лөө. Гал дээр ингээд хатаадаг. Тий. Тэнгүүтээ яг ингээд амар ихийг амир хийх зүгээр ингээд тэр мөгөө идэж идэж унтангуудаа тэгээд нойрносоо гиг үз сэрээд хамаа намаагүй юм ярьж мэрэл ингээл ирээдүйн ирээд хэлж мэл тийм байдаг гэсэн. Аа. Унтсныхаа дараа эффект нь орж ирэл тэгснэ шил босч ир онгод нь орцсон босч ирж мэрдэг. Аа. Тийм битсэн байдаг гэсэн. Би уншиж үзээг л тийм. Тийм тэр номон дээр чинь тэгээд дээ шүү дээ. Тэгж хэлсэн юм. Тийм тэр нөө тэнгисгээ залаад дээ. Тийм. Хайр номын дурлал дунсан залуу. Тий, хайр дурлалаасаа зогтож ирдэг тий. Э, чи их хэрэг хүнссэн бэ? Ер нь жоохон. Би яг хайр дурлалын хэсгийг нь уушаал. За шааша гэлэр. Тийм. Э, тэр чин зүгээр нэг хайр. Би нэг үргэлжлүүлж чадахгүй. <laughs> Надад амар хэцүү байна тэр гэж. Тэгсэн чинь нөгөө охин юу лээ? Дараа нь нэг уншаа дуусгараа дараа нь нэг тийм сонир болцсон байт гэж байна. Америкийн индийн охин байдаг шүү дээ тий. Канадад судлаа модлого хийдэг. А тий. Гиснээ шаалц шаалцдаг. Ээж тийшээ тэр хоёр амар хайрцдаг шээ. Санаа даал үзүүлээ шээ. Тим дээр үе зүгээр л амар холын занаас шахаад. Тэр чи хэдэн хэдэн оны ном хэдэн он төрсөн. Бараг сая л юм шиг биш үү? Одоо нэг 2000 Арсын занаас яасан гэсэн үг. Үгүй ээ, үгүй үгүй. Тэр нэг нэг залуу яг тэр ном дээр нь тэгдэх байхгүй нэ. Улаанбаатар хотод байж байгаа нэг нэг азгүй дурл шаагаал За шааша гэж одоо юу руу явдаг вэ? Байгаль нуур руу очингуудаа байгаль нуурын нэг арал дээр очиод э, тэнцэн нэг найзтайгаа очиод нэг тийм бөөм мөгийн юм болж идэх. Тэгсэн чинь нэг сони юм болоод нэг юм шоу муу зүүдэндээ хүм зүүдэндээ нэг сонин хүм гарч маргуудаа. Тэгээ тэнцэн нэгэд ягаад чим 7 хоног чснаа байхаар боллоо шээ. Хавцал дундор нэг хаалга нэгдэн гэл хэлээд итгэсэн чи өдөр болгон очиж бясалж маслгаал. Тэр нөгөө хаалга нэгтэн хүлээгээл. Тийм тэнцэн нэг тийм утга учиртай юм болохгүй шагаа. Тэгээд За цагаад тэнцэн бэжсэн чинь тэнд нэг Канадаас ирсэн. Гэхдээ тийм Канад чинь оос тийм индианчууд байдаг гэсэн шүү дээ. Эскимо эскимо. Нэг тийм Канад эмхтэй те зураг авч явдаг лөө. Зөв бөө судлаач. А тийм. Тийм эмхтэй хүрээд ирсэн мэт байхгүй зөв тентхийн бурят бүүнэр бүүнэртэй ингээд судалгаа хийгээд тэгжсэнэл тэрнтэй танилцсанаа шууд шаалцсан байна. Тэгж яах. Тэгээ гоё тий те. Тэгээ ер нь бол би тэгж бодчих бүх тийм мая заяа Тэгээ сүмэр мэр индиан индианууд бүгдээрээ л яг Монголоос үүсэл гаралтай. Сүмэрийн empire штэ. Одоо бүх Ромын, Грекийн одоо энэ цаашаа юунуудыг үүсгэсэн. Сүмэрт нөө нэг юу илүү одоо энэ Египтээс Египт баг сүмэрээс үүссэн. Иракт Иракт байд. Одоо modern day Ирак. Тийм тийм тийм. Тэр стахууд байхгүй. Тэднээс зүгээр би Монгол стахууд л гэж ярьж байна. Аа. Тэгэхээр бол Египтийн empire, Roman empire бүгдээрээ Монголоос ирсэн шасан бас. Яг би жоохон цагаан амар мэдлэгтэй байсан юм шиг лээ те сүмэрч чинь. Од ирхсэн мэрхсийг яг юу юу гаргацсан байдаг үстэй нарны аймаг мам хийх те дүрсэлцэн. Тэд тэндээс ч нөгөө нэг юм уу гарсан юм шүү. Математик. Барих гэсэн баг. Математик чинь. Индианчууд бол угаасаа монгол гэнтэй баг те. Юунаас хараас зөв байж байгаа байл. Индиантай уулж үзээгүй л дээ. Тэр нэг Та нар үзчихсэн үү? Үзээгөө. Стивсийг л ах. Надад жоо хятад харагдав. Хятад гоцсон ус өмсөн шээсэн. Таргалж харгалаа. Айкидо юу? Айкидо макидо шааш. <coughs> Тэгээд хүмүүс Стивсийг л энэ трийг сонирхдаг л. Одоо ч Стивен Шагал ах чи одоо тэгээ таргалж орглоо. Гэтэ цагдаа болцсон л шүү дээ. Шериф болцсон. Шериф болгоод тий жихэн амьдрал дээр цагдаа олонготой тийм юу ингээд тийм реалити нэвтрүүлэгтэй болсон. <laughs> Тэгээд тэгээд ингээ өөрийг нь камерт хүмүүс дагж яваа. Тэгээд Стивен Сигал хүмүүсийг баривчлаа шаа. Тийм нэвтрүүлэг гарт юм лээ шээ. Байдаас шаа. Тий. Амьдрал дээр хүртэл байдаас. Тэгээд нөө индианууд нөө юугаар ирсэн гэдэг юм ч тий. Аляск юу хоёр Орос хоёр ингээд мөсөн гөрөөр юм холбоотой байхад гулгаад ороод ирлээ гэдэг шиг аашаа. Гулгаал ороод ирсэн юм шиг л гэж. Одоогийн энэ Мексик зэксиг хүмүүс чи бол бас юу ш тэ энэ одоо энэ Латин Америк одоо энэ юм уу чин бүүт ш тэд нар чин бүгд тэ бүгдээр л Бразил юм уу Перу мөрөө Перугийн өндөр өндөрт амьдардаг хүмүүс лама мама мал. Бид нар ч нэрэ пирамид эднэр барай бас амар шас те. Одоо хүртэл пирамид нээждэг те. Мачу Пикчу гэдэг нэг хамгийн өндөрт иддэг ордон ордон байдаг үстэй. Аа тийм нэг хүн шиг өө. Хүний нүүр шиг юм царай. Биш ээ. Тийм тийм тийм тийм. Тэр бүх орнууд ингэдэг заавал нэг ингэ нэг гоё юм барай шатмаа авах те. Нэг гуралж муралж юм үлдээгээ шат. Үлдээ. Дандаа бүр үлдээгээд Индонез Индонез ч гэсэн. Тэсч Монголд байхгүй ямар ч тийм пирамид зэрмэд Тэгсэн чинь зүгээр л тэднээс тийм барьдаг байсан зүгээр нартай ойртох гэж л тийм барьдаг гэсэн юм шиг. Харин тийм <laughs> харин тийм гэхдээ тэднээс нэгэ биднээс холдоо шаацсан. Тэднээс биднээс ингээд амар холдоо шаацсан. Тэнгүүтээ тэнгүүтээ холдонгуудаа ингээд амар сагдэлэх центр хэрэгжилж мэглээл бид буцаал Монгол руу ингээд буцаал Монгол руугаа travel хийх гэл. Тэгсэн чинь бид нар болохоор ямар ч тийм байхгүй Аа. Зүг ингээд амар натуралаар шахна. Байгалаар шахна. Оос бай нөө нэг амьдралын хэм маяг нь нүүдэл нүүдэлдэг гэсэн болохоор нэг юм юм бариад авах нэг тийм юм шаардлагагүй гэс юм аваад ийт чинь нүүддэг гэсэн болохоор тий. Тэгэхээр зүгээр нэг юм барих шаардлагагүйсэн баг тий. Тий. Атдаг. Юунд юу лээ нөө нэг хүмүүсийн чинь одоо нэг яадаг болчих тий шууд ДНК ДНК-г нь авч байгаа шууд одоо тий хаанаас үүгцгүүд нь одоо хаана хаана аль аль дэлхийн аль хэсэгт амьдарч байсан тэрийг гаргадаг болчих тий. Тэгсэн чи Чингисийн юу шүү дээ хойтлын якутууд байна шүү дээ. Якутын 50% нь Чингисийн гээд байт юм бэл. Тийм үү. Зүгээр бүр яг шууд уу? Шууд. Яг э, нөгөө нэг ямар хоромсон гэдэг хэдэг үлээ. Чингисийн нэг э, том ялцсан юм байт Чингисийн нэг гений. Яг тийм юмтай 50% тийм юмтай гэдэг юм бэл. Өөстө цосоортол болж байгаа юм гэж байна. Хоорондоо тийм гэж байна. Гэтэ угаасаа тийм нөгөө юм өндөрсөн. Ноос тавтаа товчон дэртэй чинь. Тэнгис талаа гаталж ирсэн бүр чон мон гэдэг нөгөө байгаль нуураас хойш байсан гэсэн үг үү? Тийм шүү. Тийм тийм. Хойноос л ирсэн. Тэгэл тал нутагт төрж ирсэн ой анчт юм шүү. Аашаас. Гэтэ сонь сонь тий одоо Ялангуяа юм бөө мөөгийн юм бол бүр сонин шат шүү. Одоо баруун барууныхан бол мэдэхгүй ш тиймэрхүү юм. Яг мэддэг л байсан багтаа бүр дээр үед христийн шашин машин гэж амар тэднээс зүгээр нэг сонин амар амар цагаан бөөнөр ингээд тэгээ нөгөө пристүүд нь ямар онгод монгод оролж моролтой хүмүүсүүдийг нөгөө тохон дээр наалдаж малгадаг гэдэг. Тэр баг бөө юм шүү. Тэгсэн ямар ч хууц мууц хүмүүстэхгүй нэг юмд эзэндээ эзэндүүлээ шахах гэсэн нэг л дундуур нэг л орилуулгүй гэл Jesus Christ Jesus Christ гэл бидээс юм шиг нөө хүмүүсийг нөө нэг нөө сүнс чөтгөр мөтгөр биенд нь оронгоот нь гаргаж маргадаг. Библиэр нөө ариун осмос цацаашаа тий. Ороолго шаа. Гэтэ тийм юунууд байдагтэй битүү экстра сенс төр зөндөл хүмүүс байдаг. Тэгж яг орс марс. Бид нар ч бас ямар нэг юм юмтай харьцаж байгаа байлгүй дээ. Яг жинхэнэ бол тий. Жирийн яг нэг тийм хүнээс өөр одоо нэг тийм юутай далтыг харах чадвартай гэж далтыг харна гэж одоо бодол шиг ингэж харагдана гэсэн үг эсвэл шууд тийм бодлоо дээр нь шууд харах юм бодлыг л ер нь амар яд юм шиг мэдэрт юм шиг одоо одоо нэг газар одоо нэг нэг байранд аллах болсон бай гэж бодго те тэнцээ начингуудтай одоо тэнд үлдсэн одоо тэр нэг тэр байрных нь одоо нэг тийм юунд нь үлдсэн те нэг тийм энерги байж магадгүй шүү те тийм одоо юмны ой санамж ч гэдэг юм уу. Миний бодлоор зүгээр тэрийг нь мэдэрт юм шүү. Би болохоор зүгээр мэдэрх биш зүгээр нэг төсөөлөн бозох чадвартай л гэж ойлгоод байдаг шүү. Тэр нь бол ургуулж юу? Тийм тэрийг одоо ингэж яг зөв яг зөвлөл яг босын явдлыг зөв гаргаж ирдэг таамагладаг. Өөрө ургуулж бод. Тийм. Тэс нэг мэдрээд хэвтүүлэх гэж боддог шүү. Юу хийн? Экстрасенсүүд одоо энэ зүүн бэлгийн тул байна уу? Тийм зүүн бэлгэтэнгүүд Ялангуяа Оросын тэр нөө нэг зүгээр л нэг юм жирийн уцтай пистаа үржсэнэ бүр амар шахаад идэв штэ. Тэгсэн чи нөгөө нэг амар хотгом хотготой нэг тийм эргэсэлтэй хүмүүс ээж штэ. Гал мал хасаж галаар гарч байна штэ. Тийм үү. Ян зүрийн юм ашиглаад нэг миний тэр нэг үдсэн дээр болохоор зүгээр ингээ юу ч яадаг зүгээр л ингээ нүдэн ханж байгаа ингээ төвлөрч байгаа амар хилээ шаа. Тэр залууд тэгснэ бүр нөгөө төлөйгаж байгаа шоглт шоглт шат. Та нар бол зүгээр антентэй утас би бол антенэг утас <laughs> утас гэж. Тэгээш. Монголд зүүн бэлийн тална эхлэх гэж юм шиг л шүү дээ. Би тийм зар харсан. Өөр харсан байна. Долоо молоо. Тийм 7 дугаар юу. Тэр яг жиг хэр жиг нэг юм болж шоу маягаар тийм байт юм болов. Монгол орцогч морцогч. Монголыг яг э, шууд юу байх шууд шаад. Шууд шаад. Орцогч жоо шоу. Жоо мяа харагдаа шоу. Шоу болгоч бол. Нэг шоунаас нэг амар хүн яцтай. Даалгар малын бүгдийг мэддэг хөтлөө Амар шааж байгаа шаардлаж шаардлагатай ш. Ихгүй бол монголчууд шууд шаагаа нөгөөдөл нь өнгөө олно ш. Тэр нөө шолом олмууд нь амар шатагтай орсон. Ведьма гэж шаардлага. Амар нөө дандаа нэг хар сүнснүүдтэй ярддаг. Дандаа нэг тэг хар талаас нь яриаш тайлбарлаа ш. Чиний хажууд дүүрэн сүнснүүд байна байна. Энэ өрөөндөө Тэр нь ер нь зөндөө манай сонсогч нар ч мэдэх байх тоо тэгэл аашаас. Манай энэ барьт мэдхгүй энэ байрыг сүнстэй л хийдэг гэсэн. Тэгээд одоо сүнсний ихтэй хөөц юм шиг лээ. Миний онгоц гэж байна. Нэг сүнс цонхоор орж чаддаг гэсэн. Сүнс гэдэг чинь зүгээр л би сайн нэг юм сайхан сурсан л да. Сүнс гэдэг чинь зүгээр чи би юм байл шин. Чигээ энерги штэ. Ингээд нэг дандаа ингээд нэг ингээд тойлцаад явж идэг ингээд бүх юм одоо атом чинь одоо дуу аваа штэ бүх юм одоо бүх юм одоо ингээд юм вибратдаг гэж вибратдаг одоо жижиг одоо илэрчсэн ингээд чичиргээ нэг чичиргээ үүсгэж байгаа болохоор бид нэр ингээд би бинаа харж байгаа шнэ гэрлний юм уу гэл чи би гэдэг юм ер нь тэрл сүнс юм байлээ одоо тэр нөө би одоо зөв жирийн үед үзэгддэггүй тэгсэн мөртлөө ингээд ингээд ингээд ингээд тойрол явж идэг би чинь одоо амьд байхад чинь тэгээ өхөнгүүд Тэгээд тэр чивээ чи ингээ гараа явуулдаг. Тэгэхээр нөгөө хүний дулаан хүн хөрдөн штэ. Тэгээд дулаан ингээ гараа явуулчих гэсэн. Тэр чивээ гэдэг. Тэр чивээнд ингээ бүх юм э, ой санамж бүх юм ингээ орцсон байгаа. Тэгээд тэр хүн э, амьд байхдаа яг юу хийдэг байсан, яг ямар зан аршинтай байсан. Гингүүт тэр чивээ нь яг тэрний тэр шиг найтлага ингээ хөдөлөөл явждаг. Тэгээд хэрэг зангиралтай байна. Тэрнээс шалтгаалаад тэр чин тэнгэрлүү хайлгаа тэ нөгөө нөгөө тэнгэртэй нөгөө Есүс мессис рүү очих уу гэдэг нь яадаг. Тэгээд дэндүү ихэн чи материал нэг эзэс мэдэд амар дуртай автагдсан эсвэл дэндүү ихтэй хорогдсон байх. Тийм хорогдсон мэстэй ойлт нэгээ зангиралдаан дундаа ингээд тэгэл энэ хотоор ингээд хөвөл явж идэг. Тэгээд тэднээс чинь цонхоор орж ирч чаддгүй гэсэн. Яг л хүн хизээч гэрлүүг цонхоор ордог үү. <laughs> Заавал хаалгаар л орж ирдэг хүн. Яг хүнийг дөөрэ гал ингээд Яг тэр явдал нь бол яг хүнийхээр л гэрэл унтрааж асааж масаа Усан дорж явах чам тасан дорж маар шээ. Бас нэг шүү дээ. Японд ч амирх сонсоод төгс. Далаагаар хөрвөлцөн. Далаагаас далаагаар явж чаддгүй. Англи англи ч бас амирх сонсдог. Хоёул арлын орончтэй. Англи ч бүр амир сонсдог гэдэг төгстэй тэр нэг хуучны тэр юм монд нь цайдт нь зүгээр нэг хааныхын сүнс нүс нь явж идэг ч гэж. Эдгээр King Henry Henry тэрний сүнсийг тэр тентгийнх нь харуулууд нь ингээд харжмаар айдаг. Тэр хүний энерги л ер нь тэнд үлдсэн л гэсэн үг юм байна шүү дээ. Сүнс гэдэг бол. Тэг энерги л юм тий. Тайлбарлаж байгаа чи би гэдэг хятад энэ чи энерги гэдэг. Чи. Яг өөрийнхөө energy гэдэг шаваад гэдэг. Түлэр түлэр амар хүчтэй болж болоо шаваад гэдэг. Би л юм шүү. Тэгээ муур гэдэг амтэр чинь монголууд яа монголчууд яагаад муур гэж нэрлсэн гэсэн чинь зүгээр муу ёрл юм л шүү. Тэгтээ тийм мууранда биш. Тэднээс болохоор зүгээр нөө амар гэрлэн бүрхүүлээ ингээд амар ингээд нөхөх амар чадaltaй. Тэнгүүд муурнууд уу? Тий. Тэнгүүд нөгөө тэр одоо хөвж байгаа чи бинүүд ингээд тэр муурнууд руу ингээд амар орох дуртай. Нөгөө одоо тэр чи би чи ингээд яваал ингээд хөрөөл байгаа хгүй. Жохон жохноор ингээд уусаа шахаад. Тэнгүүтээ тэднээс муур руу орж ингээд бэ нөхдөг. Жохон халуун дулаа нэг мэдэрдэг. Тэнгүүд муурнууд тим юм тээж явдаг. Тэнгүүтээ нөгөө мууртай айл хизээч нөгөө хүүхд хизээч өсч чаддгүй тий. Ер нь бол lonely авгаа нар чинь ингээл өөртөө морон дондор ингээл явж идэг. Тийм очтой гэсэн. Гэрлэн бүрхүүлээ ингээд тэрнээс ингээд нөхөө шааддаг. Ингээ халуун ингээд хүмүүс ингээл муур ингээл хилээл амар таашаалаач юм шиг. Тэр зургийг таашаал. Аа. Тэр нэг жоохон чиби мэдэрч мэдэрэл. Тэгээд монголчууд муу ёрл гэдэг нэрлэлсэн юм бэлээ. Гэтэ яг муурандаа биш зүгээр. Аа. Тэр одоо тэр нисж байгаа чи хизээч тийм нэг зэрлэг арслан марсланд орж чадахгүй штэ яа тэгвэл тэр нэг хүний тэр хүн чинь нэг тийм хизээч тийм зэрлэг амьналтай байгаагүй аа айж магаш тижээр амьтанд л шаагаад байхгүй яа гэвэл нөө хүн чинь жоох нэг тиймэрхүү тэр нөө орсууд ч нөө нэг шинээр байр авахаар байранда муур оролт гэдэг тэ муур тийм амар сүнс мүстэй байл муур нь ордгүй ордгүй ч үлээ зугтаа явчихдаг ч үлээ тойрч морддаг Тэр үнэн үү? Сонсчихоо. Морчин тэгээд <laughs> эзэнээ эзэн нэрээр нь дуудан гот мэддэг гэж лээ те. Гэтэ зүгээр л тоодгүй шээ. Зүг тоод нохонор бол хажид мангар гинэ шээ. Нохоо бол байнгын баяртай те. Хараал баярлаа шаа. Хөөх амт. Ногдоод ногдоод. Унтчихсэн чинь сэрээ л доод л шууд амар хаппи сэрж байна. Морик сэрээсэж. Хөдөөс муухай биш. Муур бол зүгээр л дээж гэдэгтэй зүгээр л дээж. Чам чамаас юу ч хүсэхгүй гэсэн байдал тааш. За одоо тэг хэдүүлээ чи болчоод аашаа. Чи чи ертөнцтэй танил мэд чи танил мэдрэмжээ шаагаад аашаа. Тэгээд Тэнгэрдөө хайлахын төлөө тэгэл хүний сайн нийл төлөө амьдрах хэрэгтэй л гэсэн. Аа Сая эдэн одын ярьдаг шиг хүний төлөө л явна гэж байна. <coughs> Йоо. Сая нөгөө нэг 8 э, сард ээж тойр нөө э, Калифорни явсан штэ. Тэг явчаад тэгээд ирсэн чи манай ээжийн найз нь юу байхгүй юу? Бөө байхгүй юу? Тэгээ ээж дандаа үзүүлдэг найз нь болохоор тэгсэн чинь тэгсэн мэл штэ. Юу э, тэг гэрт нь орж ирээ ингээд онгод тэнгэр бууж ирээл юм ярьжсэн байл та. Тэгснэ яаж зүрхэлж манад орж ирсэн юм ирсэн гэдэргээл тиймэрхэн мэрэдсэн л да. Тэгээч нь гайхаж магаадсэн чи. Бүр элээд заяа. Элээд бит хоёр ингээд ээж бит хоёр ингээд явж исэн чи. Тинчээ байсан Монгол залуу 5 жилийн өмнө автослоор өгсөн тийм Монгол залуугийн сүнс бит хоёрыг дагаад Монгол руугаа буцаад хүрээд ирсэн байна гэдэг. <laughs> Тийм ярьдаг шээ. Тэгснэ тэгснэ тэгээ тэр онгот нь тэр залууг нь одоо нэг юуруу нь явах хэвээр газар руу нь явуулсан гинэ. Тэгэл Гэтэ цог ирцэн гэж бодохоор <laughs> одоо онгоц монголаа гэж маа гэж бэлдсэн. Онгоц монголцонд ороо шигээ хажууд билээ таслал орсон шүү дээ. Аим шээс. Гэтэ Тиймэрхүү одоо нөө нэг э, тийм бөө мөнөр тийм экстрасенс учраас тийм сүнс мөсийг ер нь харддаг шүү дээ тиймэрхүү юмнуудыг э, юу тийм гадаад э, одоо баруун марунд бол нэг хүнийг яг нэг буруу оршуулах юм их байд юм байна л да. Одоо нэг монголчууд хүн нас оронгууд одоо тэр зүг рүү хідэн цагт хідэн цагт арга марга тийм болд шүү дээ. Тийм байхгүй зүгээр одоо ер нь л тэгэл буруу оршуулсан хүмүүс болохоор яг тэнцэн ингээл сүнснүүд нь байж л байдаг. Ер нь хотын соёл тийм л болдог биш. Монгол Монгол гэж зөв оршуулдаг юм ч гэж бас хоттоо л бас тэгэл оршуулдаг юм шүү дээ. Тэр алтан сангийн нээн гэж одоо алтан хэрцэг үү? Алтан хэрцэг лөө. Дээр үед чинь ингээд ер нь бол өвгдээсэн ингэж тэр болшин байдаг газар ер нь нэг тийм амар тийм амар сайхан газар гэдэг тий. Очиж инээрийг авах гэж очдөг мочдөг тийм тий. Болшин дээр нь очиж тийм э, югдгэлээ. Сайхан сайхан газар гэдэг шүү дээ. Ариун газар. Тэгээ ариун газар. Тэгж одоо болохоор зүгээр л ингээл дандаа нэг имиж очвол нэг айж маяг амар муухай тэр мөрөд. Тонж онцсон байдаг шүү дээ. Тэр одоо зүгээр одоо манай хотод ингээл жишээ нь эргэн тойронд ингээд оршуулгад байгаа ш тэн тэрнтэй ингээд зэрэгцээл айл майл ингээд үйждэж штэ гэр барьцсан хашаа гэр барьцсан тэгээ өдөр нь ингээд тэр оршуулга руу нарсан чинь авсны модыг хүмүүс зүгээр шааж идэх шас түлх гээд <laughs> муухайгаас тэ имэ мэмэг одоо тэ нүдээр харсан юм тийм үгүй тэр бичлэг үүссэн байхгүй яг нэг хог төөдөг хүмүүсийг тэрнээс ингээ зүгээр моднууд ингээ салгаад зүгээр түлх гээд ч юм яах гэж зүгээр юм шааж идэх тэр хүмүүсийн буруу бас биш юм аа Тийм, ер нь л амар хэцүү. Тэнд л хөргөлтөл тий. Төлшгүй болтол нь шаасан ба шүү. Тий. Хүний авсыг эвдэлж биста. А тэр нэг гişүүд. Тийм нэг рокодын тухай бас нэг тийм зэдэг шнэ шин ширүүн рокод авс булшин дотор хийвт хонж монд. <laughs> Тий. Хардкор. Тэр хардкор болдог. Ханга заш туудал дотор матер тий. Орж хайтан амтан тамалж алддаг ч гэх шиг. Тийм биста хөөч зүгээр л чөтгөр альбом баригдсан хүмүүс юм шүү. Тэгэл яг тийш тэмүүлээ шахаад байдаг. Харин ер нь жоохон dark болсон тий. Ямар нэг юм амар dark болоо шатсан гэж. Тэснэ нар гарангууд зүгээр хүмүүс болж малаа ш. Би хүн тэгснэ шин зүгээр альбан орж ирэх ш. Покатар номын сүнс арах гэсэн юм байна шүү дээ тий. Би манайд нэг хангаа засууд руу орохгүй байна шүү дээ. Орох гэдэг орхосоо жоохон айсалтай байна шүү дээ. Нэг давхрын нугасаа ингээд бүр цаа мох юм үүдний хатсан байл. Тэгээ дэшээ авирчиж хоёр давхраараа л орд юм байна. Нөгөө төв дүүдгүү. Тий. Тий. Одоо нөгөө солонгорс төр нэж. Нөгөө турбаа ингээд морны бүксүр шигэд амаа гаргаж ирүүлсэн ирүүлсэн. Тий. Тэгдэг гэсэн. Хэдүүлээ тэгээ орж чадаагүй шааж шүү дээ. Тэгээ би ингээд дараа нь явж байгаа. Тэр явдлын дараа хангаа зочдлуудын ажгаар явжсан. Зүгээр 10 жилийн хөвгдөд инээлцсэн цонхоор нүсэрч идэг шээ. <laughs> Шааша гэж. Манай бүр амир айж байгаа шага. Хангаа зочдлуудын тэр нэг хаалганаас нэг гүдүүлж үлгэж шага тий. Хөлтөө. Тэнгүүд тэрний дараа чинь нэг Тэрээс хангаа зочдлууд л гэдэг. Тий. Хангаа зочдлууд л байсан юм билээ тэгээд. Жагалсан гişүний. Тий. Асан асны. Бариулсан, бариулсан худалдаж аваад тэгэл хайцсан юм шиг л. Тэрний зарыг наадаг гэж дахиад лалрын байдаг. Тэр тэр том зарыг ачиж үлгдэг хүмүүс. Хардаг. Тэр тэр чинь тока тэгээдсэн юм тиймэр. Ер нь олцгор л зоолттой тэнд юу юм уу байд. Над руу харж ийн марч ийн тэгш хаз. Дөнгөтэй 13 лөө нэг сургуулийн тэнд байдаг. Бас нэг хаягдсан цэцэрлэг үлээ сургууль. Барьдаж дуусаагүй гэх тээ. 21 21 цэцэрлэг За тэгээ шүн өрөөс э, манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүс ярих шахахгүй. Битээ айгараа гэж. Сүнс гэхдээ одоо нэг байдаг гэж одоо манийд бол нэг бас ер нь падлиг штэ тий. Ер нь тоохгүй байжсэн л баг дээртэй. Би бол айх юм л тийм бодоо яваад байл. Нэг сонио нэг эвгүй болсон мөссөн сар юм шүү нэг. Нэг эвгүй. Ер нь сохтуу амар амар тийм сохтуу өлчөө хүмүүст их э, яа гэм шүү. Халтж малттай юм шүү. Энийг нь гэрлэн бүрхүүлээ эвдэлсэн мөсөн тий. Гэрлэн бүрхүүлэн ер нь сайн байна. Жохон нөх гарангот тэндээс нэгэ тэр нөхөө нь харагдаж байна. Цаад өрөгч ягаад ингэдэг хар мөр ингэж бүтээсэн гэж бодож байна. <laughs> Энэ өөрөө юм. Энэ ханашкаф гэж бодсон шүү дээ тэр тэ хаалга их хүн алаад наачаа тэгцэл юм шиг шүү дээ. Тэг хүн ч биш нэг би тэ м Тэгээ манай хотод бол ер нь тийм зөндөө байгаа дөө тэгэл. Тий хот гэдэг чинь өөрөө тэгэл ер нь хүмүүсийн төвлөрөл зүгээр л тийм амар газар штэ гэж шахаг. Энэ энэ өрөөнд үс яалтч хүнээс сүнс байдаг гэсэн юм аа. Юмнууд унаад байдаг гэсэн тэр галтгоонд. Зүгээр хөдөлгөө шаа одоо. Хятад хүн байсан гэсэн тий. Тий манай манай тэр ээжийн найз нь энд төрж ирсэн байхгүй юу. Тэгээ бас эвгүй эвгүй хамаагүй яс ярьж болохгүй л гэхдээ эрлэгийн <laughs> илч гэж хэд штэ одоо нэг Grim Reaper гэх нэг тийм хүмүүсийг өгсөн хүмүүсийг авч явдаг. Тийм одоо ямиг буулгах юм л та. Ерөөсөө тийм хүн бууж ирэл энд гэхдээ орж ирсэн чи зөвөрл 5 баг хийчихсэн. 5 5 сүнс нэгэн төрийн нэг тийм нөхөртэй алуулсан эмэгтэй эмэгтэй ч гэлээ. Тэнгүүтээ нэгэн зүгээр юм шоронгийн хүн байх шиг байсан зүгээр юм гав дөнгө мөнгөтэй хүн байсан. Нэгэн зүгээр нэг хятад хүн байсан ч гэж. Нэг тийм таван хүн байсан гэж аахгүй. Ихт энэ байранд ороод жоохон айчдаг гэсэн юм нэг. Энэ бас яасан. Зүгээр ганцаар байж байхдаа өстэй жага айгаа шахаад гэсэн шиг. Одоо ч гайгүй л те. Долоохан энергит болсон. Анх ороход амар тийм нэг цэвдэг шаадаг өстэй. Энэ энэ хүмүүс төрөөсөлдөг гэсэхгүй энэ барыг. Тэрнээд Тэгээ одоо гайгүй л те. Гоё орох өстэй те. Хэдүүлээ ярьж мужиж мужиглээд өстэй гэсэн чи хажууд зөнснөөс бүжиглээ шаа те. Тэгэл ер нь тийм юмнууд чинь яг зөвөр нэг заавалчгүй нэг хэдүүлээ нэг сүнстэй байш. Би бол нэг тийм сүнстэй байшин байшин шиг одоо л айж байгаа л та. Гэтэ тэрнээс биш яг яг үндэ бол зүгээр л хүмүүсийн амар ауранаас тэгж амар тэтгэгдэж тийм шимэгчилж байдаг л гэж хэлээ. Тэ соргч. Хүний одоо нэг ирч хүчээр ингээд тэтгэгдэж яг нэг өөртөө нэг сарних гад тэ тэнгуүтээ шууд хүнээс одоо муурны биеинд ордог гэдэг шиг хүмүүсээс ингэж дулаацч яадаг л гэсэн юм шиг л. Хөрхи. Хөрхи тэр. Таван. Харин тэднийг гэхдээ яг явах газар нь явуулсан юм шиг л. Аашаас анх нөө энэ байранд орж ирэл бид тэт юм уу засар хийж ивэл тэгсэн чинь тука тэгээ шатсан. Энэ байранд батаж энэ байранд битээ ганцаараа оноор. Гэтэ сериоснэ яг хэлээ шишээ харж байгаа шаа тий. Тий. Гинт ингээд юм ярьжснаа ингээд яг анхаарал нь сарнаа шаа. Тэгсэн нөгөө токач нөгөө нэг нэг бас нэг тийм ахтагаа ирсэн штэ мэдсэн үү? Тэг тэгээд тэр үед байлаа. Би баг. Би сонссон штэ. Тэгсэн чинь тэр хоёр ингээд бид нар ингээд юм ярьчихсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр нөө бас нэг бүү ах нь яжснаа токоогоос арай илүү экспириенстэй тийм ах махан ингээ байжснаа ингээд зний шаарч гот. Йоо ямар ямар сахилахгүй юм бэ? Аа тэгж гэж тэгэл хардаг шээс нүд нэмэр сахилахгүй шээ. Сахилах гот ч гэдэг шээ. Тэгэл тэр үүд яаж харж байгаа юм бэ? Аа мэдгүй. Манайд хардггүй байсан л дээр билээ гэж. Гэтэ зүүдэндээ бол бас харж л байсан л та гэж байна. Тэр зүүдний сүнснүүд одоо жинхэнэ сүнснүүд юм уу? Гэтэ зүүдийг бас их чухал гэдэг юм шиг тийм ер нь э, зүүдэндээ өстэй зүүд гэж мэддэг. Conscious stream. Одоо нэг сэрэнг дотор зүүдэн дотор сэрж мөрөө дөө. Би тэрийг нэг удаа үзсэн л тээ. Тэгэхээр батаа шууд охин шаарддаг гэсэн. Тэгвэл би яг тэгэл бодоол явж байсан чинь сэрцэлтэй. Нэг юм хийж амжаагүй. Хийж амжаагүй. Жоох ингээл дөнгөж ингээл яв жоох явж байгаа л хан манд хүрэл. Тэгэл үзэж би өөрөө амьсгал сонсогдоод хоригч мөрхөө шахаад тэгээс ирээшээс. Зүтэнтэй <laughs> стай. Sleep paralysis гэдэг шүү дээ. Тий. Хөш зүдэлдэг. А хөшөөд нон тэр чинь хар дарах шүү дээ. Хөшөөд ингээд хөвтчихдээ шүү дээ. Тий. Гэхдээ ерөөсө сэркэж оролтгүй гэдэг. Оролцдгүй юм аа. Эргэж унтлаа ингээд байх хэрэгтэй гэж байна. Эргэж унтлаа ингээл байгаад идэх байхгүй. Тэгэл зүйлэл эхлэн штэ ингээл автоматар ингээл бодлоод орж ирэн штэ. Тийм. Ингээл тэгэл тэр автоматар бодлоод орж иртэл ингээл болсон гэж үзтлээ ерөөсө хөдлөхгүй хөвтчихэд ингэ. Тэгэх ёстой гэж юу? Тийм. Аа. Би автоматар бодлоод орж ирэл тэгэл болсон гэж үзүүл тэгэл ерөөсө хөдлөөл. Би бүр амар аа тэнгууд одоо биенээсээ гарч болно гэж юу? Би биенээс гарах биш одоо чи автоматар бодлоо дотор бодлоо өдөрж байгаа л гэсэн үг. Аа. Аа за за за тэгээс нөгөө нэг юу яг зүүдэндээ бодлого өдөртнө гэж байна. Тэггүйгээр бол чи яг зүүдэлж явахдаа тэгж зүүдээ шууд гинтхэ өдөртнө гэж хэцүү юм бэл. Хүлгийн би тэгж өсөж шин нөгөө ингээд. Би би ярих гал ингээд цаана хүлэг. <laughs> Наашаа жоохон суухгүй маа нэг амар. <laughs> Тэр шкафнэж шкафнэж дараа наваа дуудаад нөгөө охин чинь Би ингээ хөшгөөрөө зүгээр тэмцэн шаачдаг шүү дээ. Зүгээр тэмцэлтэй шаачдаг. Аа, бэдтаа гэж дотор ойрлоо бүр ингээ хөдлөхгүй шаа. <laughs> Би ойрд ингээ зүгээр ингээ яг ингээ яг гадаад руу яваад байгаа нь мэдэгдэт байхгүй. Гадаад руу яваад байгаа нь <laughs> юу цагийн зөрөө яг унтах тий цагийн зөрөө одоо хүртэл шаад. Аха. Хаашаа явчих. Зүгээр тойроо шаад. Дэлхийгөө тий. Зүгээр бүх зүйл яг тийм байхгүй. Нэг ингээд хилд авж байгаа. За хамгийн хамгийн эхлээд хамгийн эхэлж тийм эхэлж э, болж ирсэн нь болохоор хөхөт. Хөхөт руу нэг манай нэг найз дуудаж шат нааш чам шоод яг. Энэ <laughs> би бүр хил даах гад. Ингээ бүр яг яаж хийж чад хил даваа шатж байхгүй. Тэгээ миний ойлгосон юм болохоор зүгээр ингээд сүнс зүгээр ингээд ингээд нэг тийш яваа шаад тэнгуүтэ тэр хаваараа зүгээр л Тэгээ бүх мэддэг хүмүүсээ таньдаг хүмүүсээ хийдэг юмнуудаа ингээл зүүдлээ шахалтай. Тэгээд тэнгуүтэ дараа нь казак манзак гэл яг ингээ орнуудын нэрийн зүгээр орж ирээд байгаа хөө. Хүмүүсүүд болоод ч юм уу. Тэгсэн Япон, Япон гэл Тэгээ бүр ингээл дэлхий яг яг нэг газар л очиод байгаа нь мэдэгдээд байгаа. Тэгэл би бүр ер нь бол миний нэг нэг юу pattern sleep pattern нэг юм гачмал шатсан. Аа. Шөнийн дөрөвт унтаал 12 э, марыг сэрж мэрэл. Тэнгүүтээ амар удаан унтж байгаа штэ. Тэгэл буцаал унтаал зүүдэл мэй санагдал. Ингээл сэрэнгүүтээ нэг ингээд би байхгүйг нь мэддэгдэн шаад байхгүй ингээл нэг сэрэнгүүтээ нэг нэг нойрмог хөстэй. Ингүүтээ тэгэл буцаал ундгууд яг буцаал нэг сайн өөр тийш явчаал. Аа. <laughs> Би бас тэг би гадаад л яваад байгаа. Тий. Гадаад дээрээс Mr. World Wide шааж байгаа. <laughs> Тэгээд Монголдо зөдөлдөг байсан л та. Аа. Тэмүүгөө тэгж өсөж ирсэн үү? Штэ нэх зэрэг хард арчлсан нэг бос чадахгүй. Тэр чинь нөхш штэ. Штэ нөхш штэ. Хөдөлж чадахгүй. Тий. Гарчаад ирэх ч юм. Олоод ирье. А за. Yeah, come on. Тэр гадаад гадаад руу аялж яж зүтлэхс гоё юм тий. <laughs> Ядаж байна. Тэр нэг юу би нэг э, орс сумтай танилцсан байхгүй. Тэр ингээд амар олон газраар явдаг, аялдаг. Аа. Тэгсэн чинь тэр ингэж ярьж байгаа хэрэг сүүл дээрээс хаана байгаад байгааг ерөөсөн мэдгээчдэг нэ. Ингээ шүн дүнд босч ирэл цагийн зөрнөөс бол босч ирэл цогоор харангуут нэг л нэг л хаана байгаад би энд байгаа илүү гэж. Тэгээ юу вэ? Хаана байгаа л гэж бодож бодож байгаад би хаана байгаа зэрэг болдог болдог. Тийм яриад байдаг. Тэр ч угсаа харахгүй л мэл тээ. Өглөө ингээд яхаар бас босоо танаар бас ингэж гайхдаг юу вэ би би чинь гэртээ байгаа л гэж дээ. Яг өөр газар мазар хонж монтохоор гэртээ байгаа юм шиг ингэж болсон гол өөр газар мазар. Яг тэр яг амар өөр газар байна гэж зүгтэлж хэрдэгдэг те. Би ерөөс өөр газар унтч чаддгүй шүү дээ. Эртэн он шиг найр автгүй юм аа. Сайх сэрэд. Тэ шүү дээ. Ер нь л айлын цирк навшин шүү. Тэг ингээл гэлүү харнаж цагараа гэж. Гэртээ унтцгаа айлын чигтээ ер нь тэгээ нэг тийм нэг сайн танихгүй одоо нэг тийм ээж амаа жоохон сонио харж мараш шүү. Тэглэж байгаа сонь л даа гэж. За хөдөлгөөд микрофон. Сэнэ. Аа за. Микрофоныг шилжүүлээ. Шилжүүлээ. Суух яах вэ? Модель залуу. Модель залуу. За анх удаагаа манай нэвтрүүлэгт модель залуу гарах гэж байгаа юм байна. Аа анхдагч анхдагч салхи модель дэрж шүү. Хаад шүү. Инстаграмын followers хэд вэ? Инстаграм байхгүй. За нэг B тооц. Инстаграмын ачааллын дийлэхгүй болов гэж бодод. Интернетийг эвдлээ шаасан. Хүсний зургөө. Ким Кардашин юу? Тэрийг бүр амар хийгээш, меме хийгээш тийм хүмүүс. Майли Сайрес энэ. Хийж мэгш шээ. Ким Кардашин юу бүхсч бас арай л утгагүй шат шүү дээ. Атгахтай. Ники Минаж шиг бодвол. Арай л утгах. Ники Минаж шиг чиг тэг бүр яг хиймэл юм шүү. Тэг хиймэл бах. Тэгэхгүй шүү дээ. Бүр яг нэг юм чихээ шатсан юм шүү. Тэгэл Ники Минаж тарган байж байгаа тулцсан юм шүү. Улаан улаан хийсэн дээр суулдаг. Манай дээр танил мэдрэмж нэвтрүүлгийг хийж байна. Шидэр шидэр битээр сансан. Тийм үү? Аа за. <laughs> Тэгээд ингээд шууд нэвтрүүлэг дээр маргааш нь орж ирлээ. Ашаас. Манайд ихтэй одоохондоо 3 микрофонтой байгаад. Дуутай хойхоо. Аа. Нэг дуутай хойхоо. Яах юм? Зөв болиулаа шээ. Хүмүүний суул хэлт. Суул да тийм. Зүгээр штэ ш орол энэ түн суул. Ер нь энэ улаан хөвсөн дээр энэ дээр юу хаан суул. Шууд тийшээ суув. Иесус ш. Тийш сууч. Явган сууж байгаа. Ямар эвгүй юм бэ? Ямар эвгүй. Шууд микрофон үгүй өөрөө танилцуул. Юу энэ та? <laughs> Шууд микрофон ирж идэх шээс. За ингээд од билэг мөн шүү дээ. Од билэг орж микрофонтой ойрох. Сайн байна <laughs> уу? За за за тэгээд сая хэдэл юу иржлээ. Э, од зүү талаар ярил л та. Од дэлхийн талаар за од дэлхийн талаар ярив. Од дэлхийг ер нь өөрөө танилцуулд юу хийдэг вэ? Танилцуул модель залуу. Нэр гисэн юм уу? Нэр гисэн. Юун дэр вэ? Нэр гисэн л. Хаасаагүй юу? Хаас. Одоо утахгүй. Одоо утахгүй э, та нарт э, утахгүй модель болох гэж байгаа. Аа за за. Сэмэр big news дээр ирсэн шүү дээ. Тэрийг шууд танилцуулах хэрэгтэй. <laughs> Энд олон мянган монголчууд сонсдог энэ нэвтрүүлэг. За ингээд Монгол төлхтний 100 эрхмээр одоо ингээд од билег маань орж байна. <laughs> Том мэдээтэй ирсэн гэж байна. Нөгөө VR mods гээд тий. Мэдгүй. Тий. Энд тий нөгөө нэг дизайнеруудын хооронд нэг тэнцэн маягийн, шоу маягийн зохион байгуулалт, нэвтрүүлэг маягийн зохион байгуулалт. Аа, UBS төр явах гэж. UBS дээр тийм. Шоу рум бил юу лээ? Backstage үлээ. Тийм бил. Юу тийм backstage. Backstage. Тэрний хаалт нь болохоор 26-нд болох юм байлээ. Тэгээд энэ сарын уу? Тийм, энэ сарын 26-нд. Тэгээд тэр хаалтан дээрээ 10 охин тэгээд нэг банд нэг залуу. Тэгээд нэг тийм нэг сайн сонслоо да би. Нэг залуугаар нь бол шалгарсан. Оо за за. Би сайн сонслоо. Сая дизайнер дээр очиж нөгөө хувцас хувцас хүмүүс үзчихээд ирж байна. Аа, тэднийх ч энэ хавд идэж штэ. Тэг яг энэ хангуудлаас хол аж. Тэгээд зохиомж нь болохоор нэг тийм хөл юм байна л да. Нэг 10 охин болохоор ингээд аа тэр нь хурмын тухай. Аа. Тэгээ би болохоор яг нэг хүүхэндээ ч юм уу нэг хурмаа хийчихлээ юм байна. Гэхдээ яг тэрнээс хурмаа хийх бүсгүйгээс өмнөх ингээд 9 эмхтэй нь гарна. Би би бестмен бол юу. За за. Одоо ингээ фэйсбүүкээр чаталтай нэг ч юм уу те эсвэл нэг яг ингээ төрөл бүрийн ингээ шин шанууд агуулсан тийм нэг 10 ихтэйгийн тухай ингээ гараад тэнгууд хамгийн сүүлд нэг нэг сайд бич мич нэ сайд бич аа зүг зүг тэр одоо UBS-ээр гарч байгаа юм уу UBS-ээр гарч байгаа бүтсэн нь өөрөө тий мэдгэн шүү дээ би яар мод цагаан ч байгаа шүү дээ тэр чинь бас нэг байлтанд дагуулсан. Тийм шин шин шин нэг тийм өрмөц юмтай гарч ирж байгаа шүү дээ. За тэгвэл өстой од хүнтэй сууж юм байна. Аргагүй од э. тийм байна. We are mods э, юу хувцс нь ямар ч санагдав. Ямар хувцс нь? Аа. Тэгээ би яг тийм хувцс ойлгож чадахгүй байна. Ойлгож чадахгүй хаа. Аа тийм. Өөрмөц. Өөрмөц байна тий. Тэгээд тэгээ дээрэс нь 20 мянга авцсан. Өвөрмөц 20 20 мянга авцсан. Яаж хийж байна? UBS-ээр ч ер нь их тийм шин шин нэвтрүүлгүүд гараад байгаа шүү дээ. UBS чинь гурван суугт юм л шүү. Одоо тэр Global Music гэдэг UBS гэж өгдөг л. Тийм. Одоо тэр нөгөө VR Motion нэвтрүүлэг гарч байгаа нөгөө артлахын фоны манай хүн зорсон хөлөг. Оо тийм үү. Т. Тэрийг хаанаас харж болох вэ? UBS-ээр. UBS-ээр. UBS Music-ээр 8:30-аас эхэлнэ. Өдөр болгоно уу? Бүтэн сая өдөр. Бүтэн сайнны 8:30-аас. За хүмүүсээ та бүхэн яг одоо энд сонслоо. UBS цагийг сайн мэдэх байна. Тэгтэл орой. Тэгээ сайн те Univision Mission төл төрөөр хараарай. Ухрааж мухраагач болов. Бичиж авч маа те. Паузлж марлангуута зургийг авч маваад тэгэлж мэг. Тийм. Хэштег. За за за за. Модель ертөнц нэг юмрхүү. Модель гэдэг чинь бас их сонин шүү те. Тийм шүү. Гарны модель гэж хүмүүс үүд юм л шүү. Зүгээр л гараа ингэж оруулдаг. Зүгээр л гой гартай юу. <laughs> Зүгээр л гой гартай хэвээр. Хонс мувсан юм ирнэ. Зүгээр л арчилдаг хэвээр. <laughs> Тэгсэн чи гарнаас ус тийм нэр новшин байвал яах вэ? <laughs> Зүгээр л өнөн гой гартай гэж гэж гарын нөгөө Софи Мофигийн реклам реклам хийж реклам. Гар нь ингэж тийм цүгэнд хийж байгаа тийм кадр авч юм аа. Аа. <laughs> Дуусчлаа шээ. Тэгээд яц гоё юм байна тий. <laughs> Би бас модель болт юм аашсан. Тийш тий. Өндөр өндөр хийдэ. 84 184 Хоёр одоо өсөхөл үү? Би өсөөгөө нэлээд бодож байгаа шүү дээ. 60 60 жил болж байна. Аа шаалта. За 8 байна. 8 жил. Сонголт хийдэг өгөл бол 2006 оноос ч өсөөг юм уу? Шаалта нэр хөл хөл ингэж ховорсноос ш тэлэр өссөн. Яах гэж ховорсон. <laughs> Мэд 2 моёр болох байсан юм шин. Тэмүүгээ ч одоо метр хэдлээ. 90 үлээ. 95. 95. Шааш. 5 см нэмэх боломж байна. Байна. Сайхан. Өглөө болгон сонголт хийх хэрэгтэй гэсэн. Энэ витамин уугаад. Тэгээд бүх юм бэлтгэл дээ. Бүх юм бэлтгэл биш. Бүх чинь намхан болгоод идэх. Сонголт хэрэгтэй бол. Би сонголт монголт хэлдэг. Гэртээ ингэж нэг Хоёр талаасаа дөрөв мөчнөөс таталт өгсөн л та. <laughs> Би нэг юунаас зовсон юм бол гэж боддоо шнэ. Тийм нэг э, өндөр байрны тэнд одоо нэг э, юу хийд юм аа. Ус онгоц гэд тийм ингээл нэг тарзан маягийн ингээл дүүжлэгдэл тийм явдаг юм байдаг гэсэн юм. Тэрүүр байн гараад гар урт болохоор тэгээд бусад юмнуудаас урт болцсон байж магадгүй л. Эсвэл зүгээр генетик юм шүү. Тэр ч тэр ч байгаал та. Аав ээж чинь. Өндөр бэтгүлөө байгаа шүү дээ. Асуултаа. Асуултаа. Асуултын микрофоноор зооч авах хэрэгтэй. Яа, манай аав өндөр. Ээжийн тэгээд бас талих бас өндөр л дээ. Генетик юм яваад тий. Өндөр хүмүүсээс хүмүүс сонь сонь юм асуудаг шүү дээ. Миний ерөөсөө нэрийг хизээч яаж чам шиг өндөр болох уу гэдэг тийм ихтэй шээ. <laughs> Тэг яаж яаж гэсэн дээ. Мантай ойрхон байл гэж хэлдэг шүү дээ. <laughs> Манийх ааврын нас жоо хүрт. <laughs> Манийха чи биенээс. Манийха чинээс жоохон амс. Манийха өрн шиг нэг цайлэг. Аашас. Өндөр болгодог тийм цаймаа гэж өгдөг лөө. Мэдгүй. Та ер нь нэг тийм хотлоо хотлоо юм зардаг гэсэн тийм биз та. Хүмүүсийг бовташаага бүр би чишийн цай гэсэн юм бэ. Тэр санаж байна би чишийн цай гэл. А тий, тий. Хараг хүн болго уух гэж. Тураатдаг л тий. Би чишийн цай гэсэн их хоёр их хоёр зэрэг шаад байх шах. Шах гэдэг мох мох ш. Өчтөр Монгол толготноор үзсэн үү? Үзсэн ш. 100 орхим. Гэтэ бодоос л үзэгээ талаас нь үзэл. Би бас талаас л үзсэн. Ийм талаар чинь хүмүүс сонирхгүй байх шиг л ш. Аа? Ээж мэд баг амар гарсан биш яг оргил цагаар гаргаж шатсан шээ. Тийм үү. Бүр Монголыг эзлэн шатсан шээ. Ааш. За за. 3 <laughs> 4 сувгаар гарсан гэж байна. Би л ETV-гээр үтсэн. Тод харуулж илээ. TVS нэг сэнтэй. Яагаад ингэж яагаад TVS quality-га баяжуулж болох байгаа. Үзэх болгон зүгээр хараа моцсон юм шиг санагдаж шээ. Харин тийш. Чих мэх жоохон төлөвлөсөн. Зурган ч ихсэн бүдэг тэгснэ. Дуун ч ихсэн бүдэг шаа. Юугаа шинжилэхгүй л байхгүй. Хөрөнгөлөгөө. Үндэсний телевиз тийм штт. Би үндэсний телевизэд ажиллаж байсан тэгэл яг нөө нэг юугаар амар Canon team камер мамраар авал те яг нөө нэвтрүүлгээ тэгж хийчээд яг нөө цацал цацалт хийдэг юм амар новшин чанартай болгоод ингээд цацдаг угаасаа мяа цацдаг дээр технологиор тэрийг шинж бусад одоо ETV мэви одоо бусад юунууд чинь яг нэг юуруу HD-рээ шаттай. Монгол нүд HD-рүүлээ шаад. Тэр застдаг юм нь одоо юу болох юм уу те дижитал систем гэдэг. Тийм застдаг юм л яг тэр дижитал маяг юм. Тэрийг шинжилжүүл бүх юмаа солих хэрэг гаргах те. Хамгийн гол нь одоо ингээд юугаар ячаад үндэсний телевиз чи кассетер цацдаг байхгүй юу юу хуулдаг одоо нэг дуу пянзаар шааж байна кассет гэнэ нэг тийм юу ч тийм үндсэнд тийм телевизийн нөгөө тийм хальс үүд. Хальс руу буулгаж байгаа л яг эфирээ 90 минутын эфир бол тэр ингэж 2 50 50 минутын юутай хальс руу ингээ хоёр тасалж масалж дунд нь юм завсар хийж мэж тэгж миксерт ч оруулж маруулж шээ. Тэр нь жоохон дээр үеийн технологи ашигла. Тэгэхээр яг чанар нь онцдог байхгүй. Улсаас тэр юунд ч юм юу лээ. Монгол телевиз чинь 7.1 хэдэн тэрбум төгрөг өгдөг мөгдөг гэж хэлж. Тийм үү. Улсаас тийм. Улс төсөв авт ч тийм. Тийм бич тэрүүгээрээ тэгээд одоо юу гэж. Тэр дунд тэгэл хараал ицсэн цавчаанууд явчихдаг шүү дээ. Юунууд одоо ингээд нэвтрүүлэг хийдэг тэр үндэсний телевиз чинь ингээд юунууд байгаа шүү дээ. Олон олон өөрсдүүд одоо тий. Одоо нэг нь тань мэдхүү нэг нь спорт морч гэдэг тий. Бид нар чинь ингээд одоо за юугаа танилцуулбал бид нар одоо ийм нэвтрүүлэг ийм ийм санхүүгийн мөнгө хөрөнгө мөнгө шаардлагатай гэл тэгэл тэрэн дээр л жоохон асууд уус ер нь хаанч тэгдэм шүү ер нь мөнгө аваад тийм хийн гээл тэрэн дээрээ шууд э, ягаал химнээл гэж байгаа тий. Дундаа сайхан унгаал өөртөө. Тэгэл навшаад юм шиг. Уул нь тэрийг л хамгийн түрүүнд яачмаар байгаа тий. Гэтэ одоо Орсын Орсын үндэсний телевизэн харалтаа Первый канал манал тэгэл бас л амар шаажчих ш тий. Юм уу вечерний орган тэгэл мэдхүү. Тэр нөө яг Америк Америк яг нөө late night show биш тий. Яг тэрийг ингээ хуулбарлалцсан. Иван Ургант гэдэг нэг Орсын бас комедиан комедиан маа гэдэг тэр яг ингээд Jimmy Fallon шиг хөтлж хөтлөө. Юунад орлоо шиг. Орс хэлэх болохоор Орс телевиз үздэг хөө. Тэр чинь Монгол телевиз л ер нь хамгийн сонирхолтой юм аа. Нэг сайн тэр Монгол телевиз нэг амар өөр мэт юм шиг. Монгол ТВ юу? Зүгээр л ер нь ер нь Монгол цогнууд зүгээр зүгээр л гарч байгаа юм зөв нэг. Шоу маа нэвтрүүлэг нэвтрүүлдэг хүмүүсүүд нэг сайн юм байгаа шээ эвгүй ч юм шиг. Нэг л эвгүй байдалтай. Тийм, эвгүй. Гадаад мадад юм үзгүүт амар бэлдсэн мэддэл амар яг яг гоё инжай хийхгүй шахаад. Монголын болохоор амар. За уучлаарай техникийн садл гарлаа гэж гэж шээ. Шууд нэвтрүүлэг гэж амар юм л шиг шах. Шууд нэвтрүүлэг тэр нь бас хэцүү болж идэг шээс. Нэг хүнийх нь микрофон гинт ажиллах байсан. Тэр гэсэн микрофон гэсэн дамжуулж амжлаа шээ. За уушлаар юм техникийн саатал гарлаа гэсэн чинь тэгж хэлснээсээ болоод дараа нь загнуулаа шаа. Чи яах гэж тэгж хэлж байгаа нь тэр чинь ингээ хүлэн зөвшөөрч болчлоо молчлоо. <laughs> Тэгэж. Харин тэгш. Та сайн уу? Манайхан бас жоохон юм гурилдаа тэтэм аа бас тэрээс. Тэгэл архитаа шаа. Телевизд ер нь жоохон удаан байвал ер нь архинд орох маягтай болохгүй шахтлаа шүү. <laughs> Телевизгаа муусан жишээ тэрэнд бол юусан миний над зөндөө юм заасан миний хайртай ах ихснэр байгаа л та гэхдээ зүгээр л ер нь арх бол ер нь их тийм ер нь өргөн хэрэглээний хил юм бэлээ гэх <laughs> надад нэг арх өгсөн хөхгүй нэрээс гिचх маа маа маа мэддэгс чи жоох хөлт битүү хөдөл таадаг чи наатаа битээ түмэдчихвэ түмэдчихвэ гэсэн чи түмээ гэдэг нэг баг бас яг над шиг ингээл залуу баг орж ирсэн байл та <laughs> тэгснэ яг нэг кино зураг авалтанд нэг бүгд хөдөө явс гэс. Тэгэл архичин болсон ч гэсэн. Ах нарын темпэнд ороош асуусан. Тэр тэр залуу одоо юу хийж аа? Төмөө. Төмөө чи хаана? Төмөө одоо тэгэл телевизэд төмөөдж байгаа. Тэгээ гарсан шүү дээ телевизээс. Ер нь гэхдээ зарим юмнууд надад нэг таалагддаг. Зарим зарим хүмүүстэй жоохон таарч тохирог үлдээ нэг жоохон тий жоохон бас л нэг тийм арх марх ундаг тийм ахмах загнаашаа тэгээ би ингээд нэг юм өөрөөр хийх гээд жоохон загнаж өгнө чи яг хөө ингээд сайн үнэн чи бол те нэг 20 жилийн дараа ах шиг олж болно гэж цаашаа та би шааша 20 жил 20 жилийн дараа ийм болох юм уу гэж а шартангуудаа нэг ямар юм аваад иргээд гэдтгэлээ амар өгч амар өгч л. Тэг аим аваараа яа. Аим аваараа. Аим амар шаршигдсан өглөө орчно өглөө мөглөө өдрөж орж ирт яван дээр хөвчдөө гэж шахав. Ахтаа нэг аим аваараа аваад гэсэн чи юу юм гэсэн чинь тэр нөө энэ жижигхэн архинууд өдөрт ирүүлээ. Энэ жижигхэн аим аваараа шат. Тэрэн зөөр. Тийм нэртэй. Амар сохтуу шаажсан нэг эфирийн эфирийг арах болсон чинь амар хоолоо өөрчлөсөн гэсэн тий. Бас. Тийм. Яг тийм юм дээр бол амар мэрэгчлээ л дээ. Юу гэдэг яах bloopers нэг тэгснэ нэг хэвээр найцтайгаа найз норд дэлдо мэлдо барьж мэн шээ. Аа тий тв 8 Тэр аим шээд гэдэг. Тэгснэ нэг шил юм авч юу шүү. Зас тач вэж л та байж. Шаа тий. А тэмүүтээ яг эфир уншааш байгаа тий. Яг мэдээ тэр слалээ юм болоо шээ. Бүгд тэр яг чи ингээд ах шигээ сайн ажилтуул Орхиг орж ирсэн зүудний талаар ярьжсэн биз дээ. Тийм. Амар гүн гүн сэтгэл сүнс мүнс яриалаа. Тэгээ улсын байгууллага гэдэг чинь улсын л байгууллага үйдэг юм байлээ. Нэг тийм нэг тийм хүмүүсийн дарангуул болсон. Тэгэхгүй нэг тийм зарцсан байдалд орсон юм шиг яг нэг хуучин юунд орсон тэгээд яг нөө нэг цалин гэдэг юм нь бол бас тогтмол ирж идэг нөгөө новшин юм хийсэн ч сайн юм хийсэн. Уул нь өмнө нь бол үндэсний телевиз болохоор юу хийсэн мөлий. Яг хийсэн одоо 7 хоногт хэдэн минутын эфирт эфирт одоо хэдэн минутын юм өгснөөрөө те яг чанар манараараа ингэж цалингаа нэмэгдүүлж бонус бонус авдаг. Тийм байснаа. Яг нөгөө нэг 7 хоногт 30 минутын эфир эфир өгдөг баг энэ нь шууд үгүй ингэх ёсгүй мосгүй гэдэг нөгөө нэг барьцаад тэнгуүтэ бүгдгийг яг нэг цалинтай болгоод тэгсэн чинь л чанар нь навшаасан гэсэн хийж байгаа юм юм ямар ч юуг ирмэлцэлгүй болол за уусалт гэл цалин авах юм шиг бодвол. Тэгээ цалин жоохон буурсан. Тэгэл <clears throat> цалин бол ер нь бага юм бэлээ. Одоо Америкийн телевиз мэлвиз Америк чал өөрлөлтөө. Гэтэ ер нь хувийн одоо манай энэ хувийн телевизийн юмнуудтай харьцуулахад л мяа аахгүй. Тэгсэн мөртлөө үндэсний телевизээр зар гардыг шүү дээ. Хаан <laughs> банк тэргээ шаажлаа шүү дээ. Юм юм гарааш. Нийтэл мэтэл хэрэглээ. Тэгээд тэрийг бол дарга цэр дарганар л иддэг бах гэж бодож байна. Мэдээгээр гоё юм рекламдаг тэр бол амар тий. Улаан цаашаа. Амар сайн би тэрийг ойлгодог. Ингээ бизнес ньюс итэр гэсэн готлын дэлгүүр зүр гарч ирлээ. Параллел параллел ертөнцид очсон юм шиг. Нэг мэдээгээр юм сурталчдаг ертөнцид очсон юм шиг шаад. Ойлгох ойлгох хичээгээ шаад. Зүгээр л амар сонио спорт мэдээ гэл амар ностой мэдээ шааж яснууд гинхэн дунд аа энэ дэлгүүрт ийм сайхан хямдрал зарласан байна та очиод үзээрэй амар мэдээ маягийн болго хувирганга юм зарсан шиг амар сонио шийдсэн тэр нүг Монгол ардын намын байшин шатсан штэ тий тэгээд улсын төсвөөс дахиж барилга бариад гаргаад мөнгө гараад Тэнгүүд тэр байшинд нь бахан юу компани төрөөс бүрээс хийцэн байлээ шүү. Тэр мөнгө одоо хин хэний халаасанд орж байгаа юм шээ мэдэх юм. Амар их тэр фитнес мэднес, паб маш. Бизнес центр бол зүгээр тоглолт мөрөөдлийн театр маа. Танхимд амар гоё том танхимтай болсон биш үү? Яг соёлын төв мөв шиг. Тийм шоу юм. Тэгэл нийл мөнгө орж ирж байгаа шүү. Хилээ яваад байна алуу. Тусгаар тогтнолын ортон гэж. Намаас эхлээ хэдүүлээ ер нь нэг тийм улс төрийн ярианаас ер нь яриад тийм явах тийм. Тэрийг одоо хэн мэдлээ одоо тэгэл тэр дом чи янз бүрийн юм болж байгаа шүү дээ. Хин хин тав толгой нэстэй ойлгохгүй. Ойлгомоор шүү дээ. Аа. Ойлгомоор шүү дээ бата. Тэр тоглоом эгөө. Улс төрийн тоглоом эгөө. House of Cards үздэг үгүй. Би үздүүлтэй. Гэтэ Монгол телевигээр ялт гарч ирсэн. Гоё л юм шиг л Америкийн Конгресс Монгресс ослыг мапантай юм болж байгаа. Нэг төсөл зөв нэг хүмүүсийн нөө нэг юуг нь <clears throat> тэтгэврийн нас масан дээр нь жоохон ажил хийгдэж шав. Өөр намын хүмүүнтэй уулзсан гутаа чи ингэчээч мэнгичээч өрөөнд оролж уулзч муулзаа. Тэнгүүтээ шууд дараа нь 12 цагт нь шууд санал авсан чи нөгөө хүмүүсд нэг яаж байна. <laughs> Яг өөрийнхөө талд саналаа оруулж байгаа шээ. Тиймэрхүү нэг тийм нөлөөллийн ашиас. Америкийн тэр юу юм уу ер нь л хаа хаа сагуул ер нь систем нь яаж үүд яатай. Можос одоо сонгогдсон юу юу санаа одоо гişүүн гişүүн Гişэн конгресст ингээд байд юм шүү. Конгрессмен гэж тэгээд өөр дээдлэн л represent мэд хоёр тэгээд улс төр явчихсан шүү. Бүтцийн. Улс төр та иллюминатиг мэдхөө. Улс төр ярьжснаас иллюминатиг ярью. Тэр нараа нэг гоё гоё болгоцсон. Dark араа сонирхолтой юу. Нөл тэр наймаар автчихсан жоохон бахта. YouTube мөтөөр аялал иллюминатиг мөлөвнө. Хаасаагүй нэг JC-ийн клип мэт. Тэр бол Миний бодлоор бол тийм юм байгаа. Тэ ингээд медиаг атгцсан тийм хүмүүс. Гэхдээ зүгээр ингээд биднэрт ингээд зүгээр үзүүлэн шаа тэ Illuminati гэдэг ингээд зүгээр ингээд хүмүүст зүгээр ингээд нэг мьюзик видео шиг ингээд тараагаа шахаа. Бид нар Illuminati. Бид нар яасан тийм нөө яг амар тийм нууцаар оруулаад идэв шүү те. Яг тэр нэ тэмдэг юм. Харин тэр нь надад нууц биш биш болсон ингээд зүгээр хүмүүст албаар тараагаад байгаа юм шиг санагдав. Аа. Нэг Katy Perry-ийн Dark Horse Morse тэр шүү нүдмүүд яваашаад. Тий, тэрийг нэг ажиглаад үзэнгүүт тэгэл яг нэг албаар оруулсан юм шиг санаа. Нэг стандарт юм байгаа. Бүх видеонд яг адилхан шатнтэй. Ингээл шал мал ингээл нэг шатрын юм уу та нүүдл. Яг масонууд шиг гэдэг лөө. Тий. Тэгэл зүгээр яг тэрнээс нь бид нар одоо нүдэрэ харж байгаа зургнуудаа ингээл амар кодлол тархиргоо оруулж байгаа штэ. Аа. Тим ингээ стандартжуулсан гээл ингээл яг тэрийг нь бид нэр үзэн шагаад. Гэтэ тэгэл хинч аа иллюминати иллюминати гэж хэрэг ярьсан ч гэсэн биднээс тэрийг өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Тэнгүүт тэгэл тэрийг ихтэй цаанаасаа биднэрт дэлгэцэн гэдэг. Хоорондоо ярилцсан юм шиг тэгдэв болоо. Долларын тэр 1 долларын тэмдэгтээр өгдөг тэр пирамид бас эвгүйтэй. Тэрэн дээр нөө латинаар юу гэвчихсэн байдаг лээ. Noves tus orderus. Now we begin гэсэн утгатай ч гэлээ те. Одоо доллар юу ер нь бол тэгэл тэр иллюминати гэж ер нь еврейчүүд гэдэг юм шүү. Тий, еврейчүүд. Ер нь л еврейчүүд гэж нэг ширүүн гарууд гэдэг юм шиг. Атгацсан тий. Еврейчүүдийг амар тэнгэртэй хүмүүс л гэдэг юм л. Тахил махил өргөж өргөл. Галын тахил махил гэдэг гэж л шүү дээ. Монголчууд шиг тий юм юм дахиад тий амар тийм тэнгэртэй хүмүүс тэгээд ер нь бол их зовлон үтсэн. Энд тэнд дандаа л адлагдчих явсан тий. Тэгээд ер нь амар тийм тэрнийхээ тэрнээсээ болоод ер нь их тийм чангарсан юм шиг ер нь санаа манаатай болоод Ер нь бол хоёр Ер нь бол их тийм мөнгө зээлдэг хүмүүс байсан юм биш үү? Хоёр л үндэсний хүмүүс э, дэлхийг хатгачаа гэсэн. Тэр нь болохоор еврейчд нөөцөөс монголчууд гэсэн. Монголчууд юуг нь хатгачаа бол <laughs> амар тийм далд утгаар л нэг тийм дээ одоо бизнес бизнес тийм ингээ наагураага яг нэг материаллык юм материаллык юм биш те. Материаллык юмнууд нь бол бүгдээрээ тэр Америкчууд, еврейчүүд Тэгвэл нөгөө амар байгаль байгаль талтай нэг онгод тэнгэртэй хөтөнгөр мэгэртэй харьцдаг тийм үс тийм шүү. Тийм үс монголчууд монополда шатсан юм шүү. Тэгээд хажууд нь еврейч хийж байгаа даа. Нөө юу гэдэг үстэй долоон бурхан од өгдөн шүү. Тэр нь чинь нэг нэг бүгд нэг одон дээр нэг нэг юмуд дандаа яг нэг өвгдөд байдаг. Тэд нар монгол өвгдөд байдаг байдаг. Ер нь монгол монгол сүнснүүд л юм шиг. Монгол боонод. Тийм шиг. Юу еврей еврей хүмүүс ихтэй бас зөвөн шүү хэвээр бодгоор те. Нэг яг нэг Нобелийн шагналын Нобелийн шагналын баг тал тал нь еврейчүүд гэдэг лөө. Бүх Нобелийн шагнал авч ирсэн хүмүүсүүдийн тийм л хатуу. Ер нь нэлийн зүгээр амар утгагүй их хувь нь еврейчүүд гэдэг шээ. Еврейчүүд гэсэн чинь зүгээр нийт дэлхийн хүн амын тэг 100-ны 2% нь л эзэлдэг. Бүр тэг тэг тэг 2-ын хувь нь эзэлдэг. Бүх нь еврейч шээ тий. Жүжигчнээс нахвалаад Голливуудыг бол ер нь тэгэл ерөөчүүд босгосон гэж ярьдаг л шүү дээ. Зүгээр л нэг тийм Калифорниа ч нэг тийм юм уу фермер малтны орхо морхо байдаг тийм хөдөө газар байсан чинь шууд Орос, Морс, Европоос баган тийм еврей вагнер хурж ирэл кино мэн кино бизнес Universal Studio мөн тийм entertainment entertainment. Ер нь бол ерөөчүүд тэгээ баяжуулсан юм шиг ер нь бол өөртөө ер нь тэгж ер нь нэг тийм баялаг маялыг ер нь тэгж яадаг би хураадаг хүмүүс юм шиг юм аа өрн таран хийдэг Юу ч гэсэн Smurfs шүү дээ тий. Тий, Smurfs. Тэрний зохион бүтээсүүн нациг дэмждэг хүн байсан гэж ярьдсан байлээ. Тэг Smurfs зэрэг болохоор дандаа наци хүмүүс. Бид нэг хөөх юмнууд өгдөг гэсэн. Тэгээд э, одоо эльф шиг. Papa Smurf гэдэг шүү дээ. Тий. Тэр нь Хитлерийг э, дүрслсэн байт ингэ нэ. Аа за. Ганцаараа ондоо. Тэс мөртлөө ганцаараа сахалтай. Аа. Ганцаараа улаан малгатай. Тэгээ нөгөө нэг алах гад идэг нэг юу шүү дээ нэг халзан баач гэдэг шүү дээ. Тэд нэрийг алах гэдэг үү? Тийм тэд нэр ерөөсөө еврей хүнийг төрчлсөн байдаг гинэ. Халзан, халзан, халзарч үстэй. Аа. Муур тийш гэдэг. Ерөөчөө ч нэр амар амархан халзарч юм л шүү дээ. Толгойн ингээд дээрээс 20 хэд мэддэт байх таа шүү дээ. Ийм халзартлаа юм боддог байна тий. <laughs> Тэр нь яг дээр үйд нөгөө бүр нөгөө дундад зооны үед чинь нэг яадаг гэсэн юм шиг л шүү дээ. Одоо нөгөө нэг Чингис хаан маний үед бол одоо Европын одоо ван тус мусад болохоор яг ерөөсөө нөө иргэд нь одоо ингээ хувийн бизнес хийж болдгоо. Хүмүүстээ одоо ингээ нэг готл идэг юм байлаа гэж бодох те өөрөө ингээ тэрийг яахгүй заавалч одоо улс хоорондын одоо ван тусууд нь бүх тэр над одоо тэр барааг нь одоо хяндаг. Тэгээд яг тэр бүх бараануудын Гэтэ яг зүгээр яг хийдэг тэр тооцоо моцоо санхүүгийн ажлыг хийдэг хүмүүсүүд нь дандаа еврейчүүд байсан. Дандаа тийм санхүү манхүү банк банкны юм атгадаг. Э, жирийн хүмүүсүүд нь болохоор ямар ч тийм яахгүй. Тэгээ ер нь тийм гүйлгээ авах юм ахаа. Тоо моонд тал дээр ер нь их тийм. Зүгээр л монголчууд сайжруулж шаацсан шүү дээ. Монголчууд сайжруулсан. <laughs> Тийм та нар ийшээ ор та нар ер нь энэ дээр сайн байна гэнгүүт. Одоо тэгэл атгацсан байна шүү дээ. Еврейчүүд тэгж хэлсэн юм уу? Мэдхгүй. Тийм ярьсан шүү. Үгүй үгүй. Ерөөчд ер нь дээр үесэл тийм тиймэрхүү ажил хийдэг байсан юм шиг л зөвөртэй. Одоо хүмүүсийн 88 байдаг. Тэгэл тэгээ энэ тандын өрөөсө тархацсан. Ядтад хүртэл ерөөчд байдаг ч гэсэн. Ядтай ерөөчд. Э, Еврейчүүд байдгүй газар гэж байдаг юм шиг. Монголд байдаг мөлөө гэж байна. Байдаг хаа. Байдаг хаа. Хятад байдаг гэж. Орс морс э, гараад байдаг шүү дээ. Орс мэдлэгүүд. Тийм бидэрт еврей еврей хоёр гомл шахав бид. Өсөж гэнэ. Хэд цаг болж байна? Одоо 7-ооч дөнгөж 7-ооч л. Шаасчих. Гэтэ би нэг өлсөхгүй нүү. Пив л гоё. Өө пив дууссан ба шүү. No! Аашгүй. Юмоса еврейчүүд. Аа надах. Надах байна. Энэ хинийх юм. Энэ минийх юм уу? Аа баярлалаа. Гэтэ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа чинь нэг 6 сая еврей хүн чинь алуулсан шүү дээ тий. Гитлер чинь бүр бид нар ерөөсөө еврейчүүдээс цэвэрлэнэ гэл. Тэгээд тэгсэн чинь тэрний дараа бол яг нэг шууд Израиль Израилийн улсыг байгуулаад тэг байгуулангуудаа яг Америкчүүд зүгээр өгсөн шүү дээ. Тийм их Британичууд ер нь бол яг байгуулж өгсөн юм шиг л шүү дээ. Тэнгүүдээ шууд тэрний дараа бол ер нь еврейчүүд их яасан юм шиг байна шүү дээ бид нар юм дахиж хизээч ингэж хүмүүс дээрлэх хөлөхгүй гэдэг. Тэнгүүдээ нөө нэг нацистууд чинь ингээ ялагдсныхаа дараа бүх нөө нэг том том генерал юм уу юунууд нь зугтцсан шүү дээ. Аргентин, Маргентин тий. Наци хамт. Тий. Бразил, Бразил тийшээ зугтсан чинь зүгээр Израилийн тагнуулын албаныхан бүгднгийн юмстай бүр нэг нэгээр нь олж бүр амар алсан юм шиг л шүү. Джеймсний мухарт мухарт байхад чи зүгээр очиж алцсан юм шиг л шүү. Джеймс Бонд стилэр тий нэг нэг тийм түүх байт юм л яг нэг э, Германы бүр амар тийм э, бас нэг өндөр албан тушаалын тийм нацистийн багийн э, ингээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа амьд үлдсэн Аргентинд ингээд нуугдсан ихнэр хүүхэд мөнхөдтэй болсон шаажсан байна л да. Тэгсэн чинь нэг охинтой зөө охин нь зүгээр сургууль дээрээ жоохон охин штэ. Жоохон хүүхэд чинь тэгэл ар гэрээ ярэ шаацдаг штэ тий. Тэгсэн чинь нэг жоохон хүүхэд охин нь зүгээр хичээл дээр ангийнхандаа тэгж ярьсан юм шиг л манай аав тийм юм цэргийн өмнө байсан. Зүгээр тэгж хэлснээс болол шууд Израилаас баахан пестанаар аав нь хулгайлах гэдэг ирж идэг шээстэй. Тэгээ шууд Аргентинаас аав нь шууд зүгээр л Джеймс Бонд дээр гардаг шиг шууд хулгайлал Израильд аваачаал тэгэл дахиж зураг гараагүй хөш. Яраслан амир гом шиг ш. Хойд Солонгос ус чи бас Таиланд баялал Филиппин дээрс ихнэр хулгайлт юм. Синик гэсэн тал руу нэрээр. Синик. Хойд солонгосоо чинь японочдыг амар хулгайлдаг хэвээр. Тий. Нөгөө юу Америк зэргүүд нь шүү дээ. Тий. Өмнө солонгост одоо гимт хэрэг хийсэн Америк зэргүүд зөндөө байт ингэнэ. Гимт хэрэг. Дайны үед үү? Биш ээ. Одоо ч нөгөө өмнө солонгост э, Америкийн бааз зэргийн бааз маас байдэн шүү дээ. Тий. Тэгээд тэнцэнэ байж ах та гимт хэрэг хийсэн хүмүүс. За. Эвгүүдтэй Америк зэргүүд хойд солонгос шууд дөрөвчтэй ингэнэ. Хойд солонгос руу. За хойд солонгосууд зүгээр л welcome гэж авдаг. Угаасаа бүх юм цэргийн өмнө чинь тэгэл авна шүү дээ. Тэр чи очиод хоригдл болно шүү дээ. Үгүй. Тэр чи чи очиод багш болно шүү дээ. Америк цэргөө. Тий. Мэдээлэлээр хангана шүү дээ. Тэгээд э, хойд Америк юу зааж өгье. Америкийн тэр нөө юм. Америкийн тэгэл янз бүрийн юм зааж өгч шүү дээ. Кока-кола. <laughs> Пицца яаж идэг. <laughs> <laughs> Макдоналдс ажиллуулж ажиллаулаа шаа даа гэж байна. Тэгээ Америк зэргүүд э, солонгос үнтэй суух хэсгүй байдгийн гэдэг бид тэгээд шууд энд эндээс шууд эхнэр улгаалж өгдөг гэсэн. Америк зэргүүд. Оо тийм. Ямар амар юм. Америк захиалж махилж шат. Харин захиал зураг бүрийг харж захиалдаг гэсэн. Латин өхөн. Фэйсбүүкээр тийм яасан шүү дээ. Сүүл фэйсбүүкээр энийг гээл тэгсэн чи шууд хулгаалаад авчирсан ч гэсэн. Аа шат. Хойд гэдэг чи нөгөө Ким Жон нут гэх юм юм шүү дээ. Арчсан солонгосч бас амар юм шиг. Тэгээ үүсийг зөвшөөрсөн гэлөө тэнд. Тэр яг үний юм уу? Тэр хотлаа. Тэр хотлаа ах тий. Тэгдэг байсан бол тэгэл тэр хүмүүс хэвээ шаамаа гэл. Салавч арга шойл гэл. Яг хүн амынхаа яг нэг одоо нэг хитэн хувийн яг цэрэг байдвэ гэдэг тэр яг үзүүл тэр хамгийн их байдагс одоо нэг 10 хүн дотор нэг 10 хүний хитэн цэрэг <laughs> тэрүүгээр хамгийн их байдаг. Ер нь хүний одоо бас амар шүү. Солонгосыг бодохоор бас эвгүй те. Яг энэ ч мен ч ч одоо өмнө солонгос хойд солонгост амар ойрох шүү дээ. Тэгээд тийм километр бараг нэг энэчээс дархан орохоос бараг ойрхон мэддэг шүү дээ. 50 60 км. Тийм. Тэгэл нэг нөө нэг хойд солонгосоо чинь гинт нэг яасан мэт гал нээжмэгээ шат шүү дээ. Нэг арал руу. Тэгсэн чинь өмнө солонгосоод нь буцааж танк манкер буудаж модаш. Яг тийм болоо шаачих гэдэг те гай болж боллоо аюулт. Гэтэ Америк ах нар орж ирэл бас алан л та агшихгүй. Америкд ч нэг хятадууд ч бас л энэ тэнд одоо бас жоохон бааварлаа шахаад байгаа шүү дээ. Томорсон. Филиппин, Филиппин, Вьетнам, Вьетнамтай нөө булаацалтаашаа газар нутаг. Япон, Японтай нэг арал дээр очиж булаацалтаашаа. Тэгсэн чинь Америк зүгээр докторжуулах гэж ирж идэг шээс тээ бид нэр одоо энэ байдлыг ер нь жоохон яана. Барим ятмаа шиг өс. Тий нэг жоохон нэг арай илүү өстэй үрж ирдэ юу байж яа. Хүүхдүүдийг салгаж болгоо шиг тий. Яг л байгаа мөн гэх шиг. Америкийн тэр нөө юу гэдэг чинь нэг онгоц тэмэрлэгч онгоц гэдэг чинь. Тэр ганц нэг тийм онгоц нь дэлхийн бараг ихэнх улстай байлдаад ялдаг ялхаар тийм байдаг гэсэн шүү дээ. Амар шат. Тэгэхээр зүгээр л ер нь дэлхийн аль ч өнцөг болон тэгэл хэд хэдэн хоногийн дотор одоо очиад 48 цагийн дотор очиад шалт. Оросод Оросод бас Америкуудыг амар айлгаж шахаад байгаа юм шүү дээ. Хятадууд мэттууд сая нөгөө нэг Лос Анжелест Америкууд ч яг нөгөө баруун иргээс бас амар хамгаалдаг шүү дээ. Баруун иргэд нь тэнцэн бас Оросын цөмийн сумгч онгоц монгоснууд ээж дим байл та тэр хоёр ойрхон нэг эргүүлгийг явьчдаг. Ер нь жоохон ингээл дарамттай байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг амар хамгаалдаг агаараас ин хамгаалах хамгаалах. Пуужин ерөөсөө ойртуулахгүй тийм систем системтэйг тэгжсэн чинь зүгээр л нэг яг зөвөр л хятадын юу юм шиг үлээ цөмийн нэг юм ракет боддог тийм шумбагч онгоц Лос Анжелест ингээ үйдсэн чинь ингээ тэнгэр дээр нь ингээ зүгээр амар том ингээ бууж зүгээр агаар дээр үзэх. Тэгсэн чинь тэр нь ямар ч Америкийн юунаас яа талаас бол харуулсан тийм биш. Тэгсэн мөртлөө манайх чинь хамгаалцсан байх хэрэгтэй байсан гэсэн чинь зүгээр нэг тийм <laughs> ракет зүгээр буудаж үзүүлж идэх шээс тий. Та ойрхон байгаа шиг тэгэж үзүүлсэн идэх шээс. Тэр нь тэгсэн чинь хятадын л юм шиг л сандарсан шүү тий. Ер нь бол тийм Оросоч бас нөө нэг одоо энэ Украин Украиныг одоо нөө Америкт нөлөөлөлт дотор оруулж л тий. Нөө нэг НАТОд орчих юм бол шууд Оросын Оростой бүр яг хиллэх гэж байгаа тий. НАТОгийн зэвсэг нь юм уу? Тэгээд тэгэл ер нь Оросуудыг Украин дээр тэгвэл нэг дефенс системэд байрлуулчихна л та. Харин тий. Тэгэхээр яг Оросыг ямар тийм шаглаа шатлалтаа. Тэгээд нөө нэг бахан шагмад. Ерхэлж дэвшиж байгаа хүмүүсийн амир лоббитад Америкчууд нэг талаас лобби таад Оросууд нэг талаас нь нэг кандидат кандидатыг лобби лобби таа. Тэр нэг өөрсдийнхөө хүмүүсийг орлох шагаа даа. Тэн юм тэр жижиг улсуудыг ер нь тэгдэм шүү. Тий. Одоо тэгэл яг жижиг улсуудыг тэгэл том улсууд зөв тоглоо шаачдаг шээ. Тэгээ өөрсдийнхаараа нэг нэг нэг өдөртөгч гарч ирэл тэр нь өөртөө нь хийснээр байхгүй байгаа тэгэл тэгэл эргчлөө гэж очдөг аашаас. Янз бүрийн шалтгаан гаргаж шашиж байгаа юм тий. Тий. Дотор дотроо ингэж тийм юм уу ребелүүд яаж тий нөө босогч босогч тэр нөө яасан юм бэл ч тий. Сайн нөө нэг ливдийн босогчтой Гадафи ч амар алуулсан шүү дээ тий. Гадафи нөө яах гэсэн юм л да. Гэтэ би тэрийг YouTube-ээс нь үзсэн. Тэгээд Гадафи тий ерөөсөө бүх одоо газрын тосыг бол доллараар арилждаг доллараар биш болох гээд бид нар ч одоо өөрсдөө юм арабын улсууд арабын юм юу нэгдсэн тийм юу гаргаж ирээ. Валют гаргаж. Тийм нэгдсэн валют гаргаа тэр валютаараа хэдүүлээ ингэж өөртөө тосыг зарымаар игээд тиймэрхүү юм санаачилчихсэн чинь гинт зүгээр л хараад Америкт ороод ирсэн. Хараад ирсэн F16 онгоцнууд орж ирэх гэж байна. Тэгээд тэгснэ тэд нар ч өөрсдөө нөө нэг яахгүй гэжсэн юм л шүү дээ. Цэрэг мэрэг оруулахгүй тэгжсэн чинь э, юу Англи нөө SAS гэдэг нөө тусгаагийнхан мэт штэ. Тэд нэр ингээ худлаа араб хүмүүс шиг овцсон хүмүүс дунд нь явж идэг шээ. Амар өстөн нэр хутгалтаа шаа. Яг нөө нэг юунуудын амар дэмжиж тийм үлээ те. Нэг тэр нөө босгочдын зэвсэг юмсыг хангал. Терроризм гэдэг чинь уусаал тэгш яаштай биш. Нөгөө яг ингээл нөгөө баян орнууд нь зүгээр хоёр талыг хоол нөгөө мөнгөөр цацаа шаа. Тэгээ тэднээс нь тэгээ бүр бүр буумуугаар хангашаа. Тэнгүүтэйл за би би таа байл тэгээ Тэгэл шашна. Хойд Солонгос, Өмнөд Солонгос хоёр чинь тэгэл баг хуваацсан мэт тий. Америк, Орос юу хятад хоёр ингээл зэвсгэр хангалт тэгэл зүр дунд нь ах トゥ эрэг зүр зодтолтуулаа шаас мэт та. Тэгэл одоо ийм бодолд болсон байна шээс. Одоо энэ юунд чинь тэгээд байгаа шүү дээ. Сирд Сирийн засгийн газрыг чинь яг Оросууд дэмжиэд, Путин дэмжиэд асаад гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд Харин тэрийг унгаад унах гад нэг юунод Америк Турк мөркүүд унах гад байгаа юм шиг л шүү дээ. Тэгээд ингээд ерөөсө хоорондоо байлдаа. Тэг ухж байгаа хүмүүсүүд нь болохоор зөв сэр хүмүүс л хоорондоо ингээд байлдаа шээ. Хим зевсэг мөвсэг жишээ. Тэ нөө нэг тийм амар орчин үеийн хим зевсэг байсан жишээ. Дунд нь тэгэл хүүхэд эмгтэй ч төхөөл тэгэл. Ямар азар Монголд одоо тийм бас байдгүй нэ. Гэтэ бас гадны тийм юм ямар азар. Иболагч зүгээр Америкчууд жоон нэг дэлхийн анхаарлыг өөрт шаналхын тулд гаргаж ирсэн юм шиг юм. Тийм байт юм шүү. Эбола ч юм уу дээр үд байсан юм шүү. Зүгээр л байж дээ шүү дээ. Байж л байсан юм л шүү чинь тий. Тэгээ зүгээр Америк руу хотлоо яасан юм л. Тий. Аа. Америкч нэг жоон засгийн газар нь жоон шийдвэрээ буруу гаргаж байгаа. Америк жоон тийм болж байгаа гэж юм. Шүмжил төртөөдсөн чинь зүгээр эболаг л гаргаад ирсэн юм шүү. Тийм би нэг юм. Тэрнээс нэг олон Африкт л хүмүүс Африкт л бүр хэдэн мянган хүн Эболоогоос олчих гээд Америкт гэсэн чинь хүмүүс бараг өгдөг шээс тэ. Америкийг 3 хүн өгдөг шээ. Тий. Эбола тосч ирсэн өмнө хурж ирсдээ эмчилэгдэж эмчилэгдэж байгаа тэ. Эгэнд эмчилчихдэг шээс тэ. <laughs> Тэгснэ Африкууд нь тэгээд л хүчлэгдэж шээ. Гэтэ бас тэрний хажуугаар цаавар нь Америкт юм хувьцаа хувьцаа тоглоод тоглолт юм шүү лээ. Тэр яг Эболын эсрэг вакцины хийдэг компани хувьцаа 1000% өсөх магадaltaй байна. Тэнд дэр Америк тийм юм уу хувьцаат компани тийм хувьцаа хувьцаа тийм бил зүгээр тө мөнгө зөнгө өгдөг гэж юу? Улсаас яг одоо нэ. Шууд Эболаг эмчилгээл төсөв батлал. Мөтер хувьцаа амар өсмөсөн шээ. Прогноз явааш. За тийм л одоо болий л. Дуусах гэж. Эбола гэж гэж байна. Хятадыг бас сандаргаа ёстой цаа тий. Бээжингийн онгоцны буудалд Эволо дарах юм магадлал амар их байна мөхөн. Монголчуудаа бити вэжн рүү яваарай. Морой гэстэй. Лай болж нэг нэг станд шигчс дуусааш. Авчираа танилгааш бас Монгол төрчихсэн. Буйн тухай дээр чи юу юугаар дамждаг үү сте? Юу хараар цусаар дамждаг юм шүү. Тийм. Нөөс мөс цус мусаар дамждаг л. Хинтэжтэй гармаар бэр мэр гэсэн. За тэр Ebola шахтай. <laughs> Ebola-гийн нэг юм реклам байсан шин. Зүгээр нэг инедми нэг хаягийн зүгээр нэг Ebola-гийн реклам биш зүгээр нэг өөр нэг <laughs> нэг юмны реклам байсан зөө нэг product нэг утас моц юм хаагаад тэгснэ зүгээр нэг тэр нөө э, реклам нэг жоох нэг хитэн э, scientist-ууд ингээд цугларсан тэгснэ ингээд нөгөө амар нөгөө эрдэмтэд ингээд цугларсан тэгснэ ингээд Тэгээд нөгөө эболог хамгаалах вирусээс нэг хамгаалахын хувцас байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм яцсан тэгс нэг санамсаргүй эбола вирусыг ингэж асгаж масгав. Тэгснэ. Тийм реклам хийсэн. <laughs> Тэр юуны реклам тэр нэг зүгээр л нэг энгийн хэрэглээний нэг мэдхгүй нэг хоолмол реклам нэг тиймэрхэн байсан зэрэг. Тэгснэ зүгээр тийм эболог тархаж тархаж үл тийм сайн сайн юм гаргаж шахна. Бүр дээр үе нэг хэрэгтэй. Тэгэхээр зүгээр л амар бодлоготой шалсан. Одоо тэгэд ер нь тийм эрдэмт чи яа гэм шүү. Мөнгө зэн олох гээд тий амир их хятадууд амир их тийм юу вирус ингэж байждаг сте бэлэн. Ингээл вакцины гаргаж авчаал за энэ вирусыг нэг явуулаад үзье гэл. Тэгэл тэр авийг кварантин хийждэг. Тэгэл тэр жоохон хүн амтай байгаал тэгээ жоохон тий хүмүүс сэргийлэл бүх вакцины гэж хотлож авалт тэгэл. Аа. Тийм амир их юм байдаг шүү дээ. Байд байдаг юм шиг л гэж байдаг. 25 дарга гонхоо тий. Зүгээр ингээд бүр ингээд бүрэн имчилж болох юм байгаа шаа. Тэгсэн чинь зүгээр амар том бизнес болсон тэрийгээ тэгэл зүгээр л би бидээ ингээд амар химоти өөстө гэж байна. 21 болчихлоо. Химотерапи химээр зүгээр химийн дан шатс хүний биед ингээд химийн дан хий гэж. Бүх эсийн дүр хөлөө шаа. Эхлээд хортой эс нөх хүнээсээ төрүүлээд өгөх нь гэж найдаа зүгээр хордуулж идэг шээ. Breaking Bad дэр бүр амар гардаг шүү дээ. Walter White та өөрөнгө имжлэхэд бол мөнгө олж чаддаг шээ. WW юу? Гайзен Гайзенберг. Ор тав дээр чинь нэг яадаг шүү дээ. Cana oil. Hemp oil гэдэг л дээ. Cannabis oil. Hemp hemp oil-оор яадаг тийм судалгаанууд гардаг болж шүү дээ. Мадридийн их сургууль. Марвана ч биш зүгээр хэмп э, зүгээр л олсны ургамал ч тийм тэр чинь. Дээр үе зүгээр индиа миндэ ч зүгээр олс молс аяд гэсэн хувц мувц аяд тавилга мавилга хамгийн хямдхан мод гэж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь зүгээр бид нэр модоо цавчаашаа. Тэрийг бол зүгээр модч бол дахиж урахгүй шүү дээ. Тэр бол тэрийг бол зүгээр л модоо болгож болох юм шиг. Тэгсэн чинь зүгээр бид нэр Ер нь бол яг тэр амар том улс төрийн юутай л болсон юм шиг л Америкт анх яг тэр юу гэсэн 20 30 хэдэн он оны үед яг нөө нэг тэр үед болохоор нөө нэг юу ажилуулдаг зөө сонингийн газартай одоо нэг сонин эрхэлдэг тийм баг тэнгүүтээ тэр болохоор бас нэг тийм давуу маууны тийм бизнесийн хүмүүстэй нийлж хагаад тэнгүүтээ сонингоороо дамжуулж тийм юу пропаганда гаргаад ерөөс ийм нэг юм ер нь бол жоохон тийм арьсан гөрвөл ялварсан маягийн тийм юм битсэн байна л та одоо энэ Мексик харууд ийм жүтгэрийн юм тийм тамхи татж जैन матж जैन гэж. Хичээд бидний хөхнүүдийг хүчрхийлээд байна. Тийм, цагаан хөхнүүдийг гадар хүчинж чинь. Гарчууд том баваараа. Нэг татсан хүмүүс шууд ингээ гимт хэрэг хийж ийн мэж ийн гэл те. Тэр ер нь бол ямар ч тийм худлаа мэдээлэл тэгж тараагаал. Тэр юу тэр дауны бизнест бас их ямар яажлын яасан юм байл л те. Ямар өрсөлдөөн болох гэсэн. Одоо нэг тэр хэмп Э, тэр ургамал яг тэр одоо олсны ургамалаар амар тийм хямдхан амар илүү чанартай тийм юм давааг орлох тийм материал гэсэн. Тэгээд тэгсэн чинь шууд тэр үеийн давааны юунууд нь үгүй энэ шууд лоббид бол конгресс лоббид ч оруулаад тэнгуүтээ шууд нүүбэр дэлхийд даяар шууд 20 шатсан юм шиг л. Америкт. Одоо жоохон тэгээд э, одоо яг тэр нь Монголд одоо ингээл яваад штэ шал буруу хотлаа мэдээлэл явуулаад ямар ч тийм юугүй э, тэг ямар ч тийм шинжлэх ухааны баримтан дээр суурил суурлаагүй зүгээр л нэг тийм э, айдс тий нэг айдс үүс тараасан хар тамхи гэж нэг зүгээр нэг тийм дайсантай болцсон тий нийгмийн дайс нэг дайсан руугаа яагаал Гэтэ тэр тэр дунд нь ч аюултай юм мэдээж байгаа л та. Тий хөхтүүд нь автагдаад байгаа байхгүй. Нөгөө Wiz Khalifa энэ шаал. YOLO чи зөвхөн нэг л Ягаад Snoop Dogg өхгүй байгаа юм тий. <laughs> Ягаад Snoop Dog Америкчууд одоо хуулиар гайг болгох юм шиг. Тийм тийм. Тэр болов Тэр Federal Law нь одоо хэн бат? Гэхдээ би ингэж бодсон. Америкийн тэр government үед нь шал хотлаа. Зүгээр л нэг тэ э, мэрэгчлэтнүүд мэрэгчлэлт биш. Нөгөө нэг ховц өмссөн хамаалтай ховц өмссөн биз тахиуд ингээл лаборатори дотор ингээд нэг сонин сонин үгсийг хийж. Тэгэл тэр ингээл марихуан штэ. Бүгд төр хэмпийн талаар ярьж. Нэг сонин artificial юм гараад ирсэн. Тэгэл харангуут нэг нэг Зүгээр л нэг сонин нунтаг юм байна. Юу. Тийм, тэд нар ч нөө нэг юунууд нөө одоо том том нөө нэг юу эмийн компаниуд байгаа шүү дээ. Тэд нар болохоор зүгээр масаар л үл синтетик аргаар гаргаж аваад тэнгуүтэй нэг одоо ами эмчи одоо энэ таблет гэдэг шүү дээ. Тийм маягаар ингээ гаргах гад худлаа. Худлаа яг хурамж. Тийм нэг Тийм. Зарж болохоор яг тийм бизнес болох гээд. Яг бизнес болно л доо. Тэргийн хүмүүс нэг л татал ёло ёло гэж шаал. Ёл. <laughs> Эдгээр Америкийн тэр юуны хууль нь юу юм блэ? Одоо можууд нь ингээд яг можийн төвшөндөө зөвшөөрөө шахаад хүмүүстэй сайн байна. Можийн төвшөндөө зөвшөөрөнгөтэй нэгдсэн улсын төвшин биш те федерал. Тэр тэрэн дээр болохоор ерөөсөө өвсийг бол ерөөсөө тийм эмнэлгийн ята э, одоо юу гэдэг лээ. Ашиг тустай гэдэг нь ерөөсөө хөлийн зөвшөөрдөг юм байна. Нэг мууч болгоноос төлөөлөгчд оролцоод тэгээд нэг бүгдээрээ яаж байгаа одоо баталж байна шүү. Харин тиймэрхүү юм одоо айж маажмаар болохгүй л юм шиг лээ. Баталсан батлаа гэдэгтэй л яг л тэр нөгөө үед хэрэглэх хэрэглэн зүгээр л хэвэрэл байх тий. Гэтэ тэр болохоор улс улстай амар ашигтай болоод байгаа болохоор яагаад байгаа юм шиг лээ. Зөвшөөрч эхлэх байгаа юм шиг лээ. Сайн нөгөө Колорадо мууж Вашингтон мууж хоёрт бүр яг зөвшөөрсөн шүү дээ. Одоо зүгээр имлэгийн карттай биш зүгээр л хүмүүс дэлгүр ороод одоо арх хөдөлтөж авдаг шиг тий. Тийм болгосон чинь татварын нөө орлого нь бүр хэдэн сая доллар молор зүгээр л юуных нь тэр мужийнх нь эдийн засагт бүр амар их орлого ороож хахад бүр юу вэ гэж бодчих ийм байсан юм уу гэж бодчих. Тэгсэн чи одоо бусад нөө мужууд нь яг тийм тийм юунуудаа өргөн барьцсан хойлуудаа мужтай. Тэгээ одоо баг нөө Америкч 50 мужтай баг тал нь баг тийм болж байгаа юм л энэ жил. Одоо медикал шиг л адилхан юм шиг. Яг тэд онд ч нөгөө Америкчууд архи хориулж мэрлэж хаасан шүү дээ. Тийм. Архи мархи хасгаж басгаа. Монголд архийг орих юм бол жинхэнэ балан юм болох юм байна. Бослох шээ. Хүмүүс өнөртөө бас ууж могоо. Өхөж мөхөө те. Сохор цэрж Азийн чанд Швед ч юм бас нэг яасан ч те. Архинд бас байлгачихсан юм чи. Тэгээд орж мороод. Тэгээд яа манайх манайх бас манайх шиг тэгж згсаалцуулан хийгээгүй юм шиг байна өөртөө тэг ухамсартай хүмүүс тэгээд <laughs> би л нэг юм яг нөө 2008 он 7 сарын 1-ээр онцгой байдал зарсан шүү дээ. Тэгээ бүх архийг 3 хоног хорьсон шүү дээ тий. Тэгээд яг 3 хоногийн дараа нь яг би номин руу э, супермаркет руу орсон чинь хүмүүс авдар арх үз ингэцүү алалтчихдаг ч оо стам гэж бүр юу вэ бүр нэг чухал юм энэ бүр дэ нэг хорцсон юм шиг амар юм шиг. Ер нь тэгэл засгийн газар нэг архины үйлдвэрүүдийг өөрсдөө төрийн банк болох, төрийн болох хэрэгтэй л дээ. Тэгжээж яг хяналттай хэрэглээгээ багасгах байхгүй. Тэгвэл хоёр дунд чи яг тэгэл юунууд нь юутай байгаа юм шүү. Ашиг сонирхолтой. Өөрийнх нь ашиг сонирхолтой байгаа юм шүү. Өөрсдийнх нь гал тус. Гал тус юм шиг юм лээ. Тэр ихтэй 90% ус. 10% гал. Тийм. Үгүй л зүгээр л авдлаа л тэгж бодсон шүү. Ингээл амар ус авдаг дааш. Тэгтээ амар согтоош. Тэр ихтэй харагдгаа болцсон те штэ гэж. Одоо байгаа юм. Чанд байна уу? <laughs> Би гараад аваад гэрээгээ гоё ирхэл шүү. Гэрээгээ юу? Тий. Ах ээ нөө. Дүүрэн ах ээ нэг. Америкийг нөгөө яг Америкт нөгөө арх хордог үед харчууд ингэдэг гэсэн гэж аахгүй ингээд camp heat гэдэг нэртэй ингээд савлцсан халуун гэсэн үг шүү дээ. Тэр тэгсээ чи зүгээр ингээд нөгөө асаагаад ингээд плетик маягаар хэргэлдэг байсан. Ингээд лаз дотор Жи нэг гэл маягийн нэг тийм бүтээгдэхүүн тэр үед зардаг гэсэн хүмүүс юм зум халааж малах гээд. Газ шиг маяг. Тэгээ газ шиг маягийн гэхдээ нэг гэл тэгээ тэрийг нь харчууд нөгөө арх зархаа болсон чинь тэрийг нь харчууд авч уудаг гэсэн. Тэгээ тэр нь бүр амар шатдаг гэсэн. <laughs> Тэгэл бүр амар чинь нэг буул тэр хортой гэсэн. Тэгээ би амар хортой. Тэгээ бүр баг зарим хүмүүс сохорч мохордог гэсэн. Can't hit гэдэг нэртэй. Can't hit. Тэрний талаар тэгэл амар олон лаацтай халуун юм. Тийм. Дээр юм blues дуучт моч тэрний тэрний талаар дуулж малаа шах. Нөө can't hit надад хэрэгтэй байна гэж байж. Тэр амар дуунаа шээ. Тэгээ Ray Charles орхорцсон юм. Биш аа. <laughs> Яг тийм. Тэр бас маха героин ч юм бистайсэн мөлий. Тэр үеийн кино амар тий. Сахар юм байж л бас олон хүн шааж байгаа юм шүү дээ. Зүүмстэй. Тэр үеийн яг одоо нэг Америкийн тэр нэг харууд 1930 мөч 40 мөч оны тэр хар хөгжимчд ер нь их героин шатдаг гэсэн. Героин татал. Тэгэл бүр амар тийм блюз мөс жаз хөгжим игээл. Зүгээр л хүрээд ир. Хин. Аа тийм үү. Е е е е энэ бол цоож биш хэ. Уругвай улс чинь марихуаныг бүр зөвшөөрсөн байл ч тий. Уругвай гэдэг мэдгүй. Монгол шиг хүн амаамаараа цөөхөн заяа. Жичгэ улс тэнгуүтэй өвсийг тэр чигтэн зөвшөөрөнгөтэй одоо ингээ бүр босод босод экспортлж эхлэх гэж байгаа гэсэн. Гэтэ яг нэг юуны одоо нэг одоо ургуулад тэрээр нэг олс молс гэдэг юм те материал ингээ үйлдвэрлээд тэр үйлдвэрсэн материалаа одоо ингээ бас гадны евроо одоо тэр ургамал яг заавалч тэр нэг татаж мансуурдгаар нь биш тэр эд материал хийдэг тийм хэлбэрээр чи ургуулсан хэл зөвшөөрж байгаа гэсэн үг юм тест те чихэд зөвшөөрсөн байдаг Мэдгүй. Тий. Прагийг чи шинэ Амстердам гэдэг юм байл шүү дээ. Тийм. Чехэд би нөгөө чехэд 2 жил сурчаад ирсэн дээ. Ер нь бол э, тийм юу байхгүй. Чөлөөтэй байна уу? Тий. Сэ 14 оноос өлөө дээ. 13 оны сүүлээс өлөө. Яг тэр нөгөө эмийн сангуудаар гэжсэн шүү дээ. Яг эмийн сангуудаар хүртэл зарж эхэлжсэн байхгүй юу? Аа. Тэгээд яг хуулиндаа болохоор хүн ингээд гэртээ хідэн ширхийг үлээ ургуулах хэрэгтэй. Гэхдээ өөрөө өөрийнхөө хэрэгцээг хангахын тулд А тэгээ гадуур ингээд явж хагаад ямар нэгэн төрчил гараад цагдаад баригдаад ингээд шалуулаад бинээс нэгээ гарч ирсэн тохиолдолд нэг 10 г билүү дээ. 10 г байвал их шдэг шээ. Тийм. Байхад тэрнээс тосчтой байхад зүгээр. Аа. Тэгээд хамгийн гол нь болохоор зарж болохгүй байхгүй. Аа. Аа. Тэгээд зөвхөн өөрийнхөө хэрэгцээг л хангаа байж явах тийм нэг хуулийн системтэй. Аа. Удамж удамжиндаас ч юм уу тэгээд энэ бол асуудал байхгүй цагдаа хийж үуч юм. Цагдаа нэр өөрсдөө одоо жишээ нь хэд нэг жижигхэн газар хэд нэгээд юу ч яг тийм газар байхад зүгээр цагдаа нар тийшээ орчоод ингээд цуг ингээд гарч явдаг ч юм уу тийм. Тийм жишээний. Тэнгүүд ер нь яг одоо зүгээр ер нь нийтийн ер нь хүмүүсийн ер нь юу одоо илүү чөлөөтэй одоо чөлөөтэй гэж юм илүү нэг тэр яг яаж нөлөөлж нийгэмд нийгэмд нь Чехийн. Мэдгүй. Миний бодлоор л нэг буруу яг буруу талруу ч юм эсвэл нэгээд тэтгэхий амир тийм буруу юм юм хийж гэнэ. Би л одоо ингээд Монголд энэ уцнаас авт яа. Энд одоо ингээд насаараа амьдрчаад ингээд тэнцээ байгаа юм шиг тийм амар тайван байдлыг юусээ мэдэрч үзээгүй ч юм уу те. Ингээд тэнцээ байхад зүгээр л ингээд хав арах гудамжаар ганцаар явж исэн чи би тэнцээ ингээд зүгээр л ингээд тайван алхдаг ч юм уу те. Аа Аа. Мэдгүй. Надалаа яг нөгөө хүн ам олонтой уус учраас яг нэг тийм хүн янз бүрийг хэрэгүүд гарна л та. Аа. Гэтэл тийм хүмүүс чинь ер нь зүгээр ингээ годомчин талхаж авах бол арай өөр эсвэл Европ соёл байгаад идэх ч юм уу мэдгүй. Яг ерөнхийдөө бол би л тэрийг буруу гэдгийг бол хараагүй. Аа. Улаан цай нүдэн дээр ингээ хүн ингээд годомжинд явж хахад нэг багийг ингээд ингэжээд нэг буруу юм хийж идэг ч юм уу те. Ингичээд ингээд ингээд би л тийм хараагүй. Аа. Би бас харин сая Калифорнид очиход Калифорниач бас тэгэл ерөнхийдөө бол бараг л бараг л зөвшөөрцөн ер нь энэ юунуудаар зардаг те. Тийм ээ. Weed weed dispensary гэж яддаг штэ түгээдэг. Тийм-аараа зард юм лээ. Тэгэл ер нь хүмүүс нь татаал үйддэг өндөртэй л. Нэг амар тийм амар тийм арх ууцсан хүмүүс шиг тэгж нэг яадаг юм. Монголд бол яг яг ингэж л бодох хэрэгтэй. Одоо нэг одоо арх ууцсан хүн хүн арх уухад одоо биед нь ямар эффект өгж байна тий? Одоо ямар нөлөөлөл үзүүлж байна. Тэгэд одоо энэ өвсийг ингээд татгаар яг ямар нөлөө үзүүлж байна гэдэг тэр хоёрыг анги үзээд тэгээ хүн одоо яг ингээд гимт хэрэгээр зүгээр шоо тоо хоёрынтаар нь үзэх хэрэгтэй байхгүй тий? яг ингээд ийм хүмүүс ингээд ийм өвс татцсан хүмүүс ямар ингээд хулгай хийгээд байна уу те хүчин хийгээд хүн гимт хэрэг үйлдэж байна уу тийм юмнууд тав баримтууд байвал яг ингээд ягаад тэгээд яг яг асуудал нь яг юунд байна гэдгийг л харах хэрэгтэй баг те асуудал зүгээр хүмүүс ингээд татаад байгаа болохоор зүгээр ингээд байгаа юм уу эсвэл татчаад ингээд юм хийгээд байгаа болохоор тэгээд байгаа юм уу те тэгэхээр яг зүгээр зүгээр л татаад татаад ахт нь зүгээр ингээд хориод байвал хууль нь арай жоохон хатуулцсан юм шиг байгаа хөөе те юу ч хийгээгүй бахт те. Ер нь тийм хохирогч байхгүй. Тэр өчтөр 100 толготны эрх Монгол э, толготны 100 эрхмээр их баяр гоё хэлсэн шүү дээ. Гимт хэрэг гэдэг чи яаж дор аж хохирогчтой байх хэрэгтэй шүү дээ гэдэг те. Тэгээд яг тэрэн дээр бол яг нэг хохирогч байхгүй зөөр нэг декриминал декриминалайз гэдэг чинь тэ одоо нэг амар шорон моронд хорихоо болдог ч юм те ер нь жоохон зөөлрүүлэх хэрэгтэй байх Монголд бол ер нь зүгээр л чиг хүмүүс өөрсдөө болохоор зүгээр ингээд аа үүс татсан хизээж хөө алахгүй. Арх угаал хүн ингээд тэнэг болоо хүн алдаг болохоос хүн хизээж ингээд үүс татчих хүн алдаг юмаа гэл гэж л ярьдаг юм байлээ. Аа. Аюултай юм ярьж байна. Гэтэ ер нь бол тэгэл Монголд ер нь ярих хэрэгтэй байхаа л гэж боддог. Та нар аюултай юм ярина. Нөгөө нөгөө нөгөө морин хорчийг э, зурсан хэск байх гэдэг штеп. Аа. Тэр тэр ах Монголд байдаг байх та нэг нөгөө урлагийнхтай нэлээд нийлсэн хүмүүс юм би сайн мэддэг байна. Нэг кафений дутагдал гэдэг нэг ном бичсэн. Кафена. Кафений дутагдал гэдэг. Тэгээ тэр ном ингээд нэг илээ нэг сонин ном нэг сонин нэг зохиол нэг амар сонин бичж байгаа хэв маягийн ч гэсэн нэг сонин. Аа Гэсэн чинь итгээд. Тийм, итгээд маяг. Гэсэн чинь тэрийг нь тэрийг нь хүмүүс э, тагнуулчид тийм сони юм тараагаад байгаа маа тэрийг нь сонсонгуудаа энэ хүмүүс энэ болохгүй биз дахиад эднээс амар муухай шатдаг маа. Харт тамигчд маар тамигчд гэд мөрдөлт орж марсан тийм хүмүүс. Тийм сони юм. А тийм тохиолдсон юм тий. Зүгээр л нэг ном гаргаж байгаа байхгүй тий. Муухай тий. Өөрийнхөө үжил бодлыг бид нар ингээд яриад сууж байгаа юм гээд шаачмаа. Нүг сонсоод сууж байгаа бол хэлмээр байна. Тэгээ энэ энийг зүгээр л яг э, заавалчгүй тэгэж амар одоо хүмүүс хүмүүсийг бол би тэгж л бодож байгаа да амар уусаа анханасаа тэгээ итгэцэн. Тэгээ одоо муу юм гэл угаасаа итгэцэн байгаа штэ. Бид нар ч яг одоо нэт мэдээс уншаал яг мэдээл олж болж байна. Гэтэ манай дэд ээж аав нар тэгэл тэрнээс дэшиг үед тэд нар бол мэдэхгүй штэ. Зүгээр л яг уусаа айж байгаа шүү дээ. Тэр айцыг бол ойлгож байна. Гэтэ тэр Монголд бол зөвхөн хүмүүстэй зөв нэг тийм мэдээл түгэх хэрэгтэй болвол гэж боддог. Тэрийг одоо англиж яага тий одоо эн чи юу гэдэг одоо янз бүрийн юм ороод ирцэн байгаа шүү дээ Монголд бол одоо хятад орос хоёрын дунд байгаа юм чи тий. Тэднийг чинь бүгднгийн одоо энэ бэлгийн замын халдвар төвчм өвчний талаар мэдээл хүмүүс тараадаг шигтэй тийм памфлет памфлет төр ингээ тараагаад тэгээд ихтэй тийм нэмийг манайхан бас яг одоо дээд томчул бас яг хөсөхгүй байгаа юм уу эсвэл зөвд ойшоохгүй байгаа юм уу эсвэл нэг зүгээр бас хар тамхиг муухай гэдэг бүр тэр чигтээ банцсан ирчэндээ одоо ингээд зүгээр хүн амт ингээд хориод яагаад байгаа юм уу яг сайн яг мэдэхгүй юм л та. Гэхдээ яг тэгж олон нийт зүгээр мэдээлэл тараах хэрэгтэй байх гэж байна. Яг зүгээр яг бодоод үзэхээр тийм хүмүүс яг амар гинт хэрэг хийгээд байгаа юм уу гэхээр яг үгүй байгаа тоххой. Яг Монголд болж байгаа гинт хэрэгүүдийн дөрөв дөрөв гинт хэрэгний 3 нь архины нөлөөнд ор үлдгэсэн. Тэгэхээр арх бас амар асуудалтай байна. Тэгсэн мөртлөө архийг яагаад ингэж тий 21 хүрэг хүүхдэд авчлаа шүү дээ. Тэр чинь бас асуудал шүү дээ. Тэрэн дээр бол нэг яах ч өө юм чи тий. Яг гоо жоохон тийм халамцуу байсан юм билүү болов гэл тий. Жоохон өмөрөл тий. Тэгэж чанддаг мөртлөө зүгээр ингэж юу яхаар шууд амар тийм яаж аахгүй. Тэгээд яг цагдаа магдагийнхэн тэгэл зүгээр ингээд залуучуудыг нэг зүгээр л нэг юм юм тацсныхын төлөө ингээд хорж байгаа гэдэг бол нэг тийм нэг тийм баатарлаг юм бол биш ээ өстой нэг муухай л юм тий. Тэр залуучууд тэгэл одоо ингээл шоронд орох шаардлага байгаа ч үгүй ч тэгэл хүний амьдрал шүү дээ тэр чинь бас л янз бүрийн юм аа. Тэр чинь тэгчээд ямар хүн алаад байгаа юм биш. Эсвэл хүнд ингээ шахаад те түгээгээд ингээ яг түгээж яж байгаа төлдөг шахаа. Гэхдээ тийм муухай зүйл юм уу? Яг тэр хамгийн гол нь тэрийг англихт хэрэгтэй баг. Одоо героины одоо юу нөлөөлөл нь юу гэдэг те Тэрийг зүгээр яг шууд нэг айдас үүс сэтгэл хөдлөлөөр ингээд дүгнэлгүйгээр зүгээр шинжлэх ухааны яг юугаар судалгаа хийгээд за энэ яг яад ингээд яг хүн дээр туршилт хийдэг ч юм уу зөөр нэг ядэ яг тэхэл хэрэгтэй баг. Тэгэхгүй бид нар бас жоохон буруул э, буруул хандаад байгаа юм болоо гэж боддог. Тэгээ тэр дунд чинь хамгийн гол нь хүмүүсийн амьдрал байгаа даахгүй шоронд орж байгаа хүмүүс те. Тэр залуучууд одоо тэгэл хүү амтан утгалаад ингээд яатсан хүмүүс биш те тийм тийм хүмүүсийг тэгэл зүгээр жирийн гим хийгээгүй хүмүүсийг л тийм гим хийсэн хүмүүстэй хамт ингээ хориод байгаа байхгүй тий. Тэгээд гарч ирэхээр одоо яг мэрэгжлийн одоо тийм за мэдхгүй нийгэмд одоо буцаад ямар хүн одоо орж байгаа юм. Тэр тэр талаас нас ер нь энийг бол ярилцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг бид нар ингээл ярьж байгаа юм ч бол тэгэл бид нар ч яг яриул ярина л та бид нар ч яг улс төрч хүмүүс хүмүүст ярихад бас жоохон эвгүй л байдаг хэл та тий. Гинт ингээл гараад амар өмөрөд эхлэхээр бас сонгогч нар монгогч нар те одоо яг дараагийн сонгол монгол энэ ч одоо босод баг нар мушгин штэ оо энэ мө хар тамхич ингээл те нөх сэрэгтлэх нь тэгэл ингээл бүр бөө юм болно тийм болохоор яг энийг бол төрийн бас байгууллагууд байгууллагууд л яг тийм судалгаа юм зүрэн тийм талаас нь яг монгол залуучуудтайгаа монгол хүмүүсүүд одоо бид нар бол залуучуудын л нийгэм шүү дээ монгол одоо монгол урагвэ шиг шаачилтэй юу гэнэ урагвэ урагвэ шиг шаачилсан ямар гоё шээ тий урагвэн ерөнхийлөгч нь ер нь яг тий яасан юм шиг л шүү дээ лиг л болгосон юм шиг л. Багархан тесттэй нэг хөшин амир бүх 90% орлого юу шууд ханд өдөрөгдөг мэрэгдэг л. Өөрөө зүгээр нэг тийм хөдөө нэг сайхан ферм дээр амьдарч амьдарч байгаа. Хүлгийг нь ус ер нь ширүүн шааж шүү дээ. Тийм. Насаа нэхгүй юм. Лалрын ханаад, утааны ханаад. Утааг ярья. Утаа. Одоо л гайгүй шаажаа тий. Нэг тийм яг зөвхөн шөндөө ингээл амар хичэмтэй шаардлагатай. Тэгснээр яг яг нөгөө эд хөөтэн үедээ бол өдөр шүнгүй шат. <laughs> Тийш зүгээр л сааралтай шатсан. Нөгөө манай манайд одоо хотын төвийн манайд жаах вэ. Тэгэл тэр долоон буудал мууд өсөж байгаа жоохон хөөхтүүд те. Нэл хөөхтүүд би ч одоо нэл хөөхт бол заас л санаа зовж шээ. Тийм биш. Зүгээр л авал хөдөө зүхтаах хэрэгтэй гэж. Хөөсгөл. Яг өд. Гэтэ яг яг тийм хэрэгтэй. Одоо очиад тэнцэн очиад яг ажил хийгээл нэг тийм дутагдalгүй яг сайхан амьдрчаар бол тэгэл явчмаар л байна. Гэхдээ манай тий бид нар бидний хувьд бол яг хотод одоо байхаас өөр аргагүй юм л да. Хийж байгаа юм маань энд байна аашаас. Гэхдээ яг амар гоё хот шиг тийм гоё тий Viva City мэт шиг газар л шат юм. Viva City бас тэгэл ийгүй шахам шүү дээ. Яамаг шүү дээ. Тийм л тэгтээ хоттой ойрхон Гэтэ юу хөдөө утаа утаа мутаа бол нэг байдаг. Арай л нэг аргалын өдөр. Тинчнээс ингээ хот руу харангуут чинь зөвлөгийг саарл юм шааж байгаа. Утаа шааж байгаа. Ингээл бууж ирж байгаа гот юм шаттай аэропортод. Зөв ингээ готраш яа. Баг охот л асуудлаас одоо хүртэл тэгэл асуудал хэвэрэлэн да. Нүрсээ төлөөл. Зарим хүмүүсд нь юуж төлж байгаа нүрс авах ч юм уу гэдэг л хог мог төлөөл. Тэр үгээр нь хүмүүс авс төлж тий авс төлж байгаа шүү дээ дугуй төлөөд идэв шүү дээ дугууны амар амар амар амар хортой шүү бицтэй нэр гэртээ амар төлөө шүү гэрэл аим шааж тий хөрх юм гац шүү дээ манараа шахах бас тарангууд тэр л гэр ороол марал тэр хүмүүсийг харахад одоо энэ фэйсбүүкээр ер нь харахаар сайн хэцүү хэцүү юмнууд явдаг болчих юм. Зүгээр яг унтахын үед харж байгаа гот нэг харсан нэг хөл мөл амар болсон хүүхдээс. Тэр л хийхгүй тий. Би тэрийг хараа шууд би бол тэрэн лөө одоо шууд гараад банкнд ороод дансрын мөнгө хийхгүй шүү дээ. Зүгээр л харж байгаа хөө би шэрлэгчгүй л дээ. Зүгээр хараад шаашаа гэж бодлоо бүр өрөвдөөл нэр Facebook-ээс хол байгаараа хүмүүс. Би сая 110 хоног Facebook орохгүй гэсэн чинь нэр ямар гоё гэж. Амьдралыг жоохон ойл жоохон үнэлцэн шаажсан. Буцаад яг болгонгийн дашин жилийн шүлжээ оронгоо шиг 3 чийдэд Facebook руу орсон чинь яг хүмүүсийн асуудал орж ирдэг шээ. Шууд энэ хүүд амьдрал бэлэглээч гэдэргээ шууд ороод ирдэг шээс. Тэгээл шууд бүх хүмүүсийн асуудлыг хуваалцаа шатчих гэж тий. Хүмүүс ер нь э, сэтгэл нь хөдлөнгөөтл ер нь Facebook дээр бичдэг болчтой зайл зайл гэж статус тавьж байж ямар ч олохгүй шээ. Монголд одоо яг хэрэгэлдэггүй хүмүүс гэж байгаа те. Бүр яг огт хэрэгэлдэггүй. Facebook уу? Тий. Тэр тэр хүмүүс тэр хүмүүсийн амьдрал бидний шал өөр. Тийм шүү дээ. Одоо смартфонтой хүмүүс ч ер нь их тийм смартфонд бараг л үйлчлээд байгаа юм шүү. Смартфон нь үйлчлэхгүй өөрт смартфондоо үйлчлэж байгаа гэж байна. Нээсэн байж болно. Гэхдээ яг тэрийг байнга ашигладаггүй яг бид нар шиг. Зүгээр л яг л амар завшаа гаргахт нэг долоо бараг сард нэг удаа ч тийм болцоогүй хүмүүс. Тэр хүмүүсийн амьдрал шал өөр шат ер нь жоохон тийм нас масан тогтцсон хүмүүс тэгт юм шүү. Одоо нэг амар тийм хүмүүстэй одоо socialize хийх шаардлагагүй те. Одоо миний дээж аав нарт одоо нэг амар хүн амтантай шинээр танилцж мэлцэх шаардлага байхгүй шүү дээ <laughs> тийм ч тэгэл за зоосан ингээл хөөхт мөхттэй болцсон тэгээ одоо яах вэ тэгэл ингээл таньдаг хүмүүстэй гал байж харин одоогийн яг на тинейжер менежер ч одоо жинхэнэ яг Facebook байхгүй бол амьдрал байхгүй шүү дээ тийм болохоор ирээдүйд одоо ямар хүмүүс аашаа Монголыг маань өвлж авах гээд байна аашаас. Эгөө. Яг өдрийн тэмдэглэл шиг хөтэлдэг хүмүүс байдгүй. Бүр яг юу болсноо бичээ шахаа бичээ шахаа. Хамаатай юм шиг. Би зүр тэр хүнтэй ганцхан уулзчихсан мөртлөө зүр бүх амьдралыг мэдчихэдэг шээ. 2 3 найз. Тэгээ манитиг одоо сонсоол бас манитиг бас хүмүүс мэддэг болчих шээ. Тэ. Ямархан бодол модл юм юм нэр ямар хуу бацаанууд вэ гэдгийг ойлгож байгаа ашиг. Манайд бол бацаанууд ч тийм ер нь би бацаан гэдэг бол хөлийн төшөрдөг. Бэд бэд. Бацаанууд л та бацаанууд гэл юм ярьж л байг л дээ тэгэл те. Яг манайд өөрсдөг л баясгаж байгаа тэгэл. Тэ тэрнээс өөр юм байхгүй л те. Яг гэхдээ ингэж микрофон руу яриад байгаа. Нэг хүмүүстэй яриад байгаа юм санагдаж байна. Чи хүмүүстэй ярьж байгаа шүү дээ. Яг ингэ цаа энэ компьютерийн цаа нэг хүмүүс байгаад байгаа юм шиг. Яг чамаг одоо яг нэг хүн сонсож байгаа орондоо. <laughs> За одоо асуух зүйлийг л гэтээ юу ер нь гадаад байгаа монгол оюутан оюутан сонсдог юм л. Тийм. Тийм. Тэднэрт тэднэрт бол бас гоё шүү дээ. Адаад бахт ер нь монгол юм аа ер нь их санд шүү дээ, тэ. Монгол дуу муугаа сонсох нь олдохгүй юу. Тэгээ монгол контент амар бага байгаа байхгүй. Хашин шага бүгдийг нүхзээ дуусгацсан. <laughs> Тэр Тэрийг тэгээ шинүүд мангарлал рин шаацсан. Тэр нэг хинэлэхгүй. Тийм. Зүгээр л хоцрогдоо шаацсан. Тэгээд өөр тэгэл Монголд хорд морд сонсч эхлэл харан. Тэгэл тэднээс доосгааш. Мектоник сонсч ойлж мэлээ. Халуу хэлэх нат гэж сонсч байсан. Үнээс цэлмэг хөгтөнгөр гэж үгүй. Эх хорноос минь сахнадаг. Хаач үгүй. Дөрөрөө. Дөрөрөө. Гэтэ хурд аймаа шаадаг те. Яа тэр хоолой бол яг л ганц л Монголд ганц л байгаа хоол байгаа сте тэр хурд. Амар хоолтой шээ. Зүрл сонсоол ойлмаа. Гадаад тахт ялцчихгүй яг тэгдэм л шүү. Монгол юм өгүүлсэн шээ те. Тэр яваас залгаа шатж байгаа юм чи. Би сүүлдээ нэг Америк зүгээр нэг 20 онсон ч юм байна. Юу вэ? Сүүл рүү ёо Америкт л байгаа лээ гэж. Надад яг л махандаа л байдаг гэж би бодсон шүү дээ. Би бол Монгол махтайгаа бол нэг гадаад нэг 2 3 жил байж таа. <laughs> Тэгтэл махан байх бол тэгэл зүгээр зовоош. Чи юугийн сансаг нэ? Аа. Монголдо зүгээр очих байх гэсэн тийм. Тийм тэгэл бүх юм миний амьдрал бүх юм л байгаа юм чинь. Хөөхт мөх төрөхгүй л тэгэл. Юм угасаа найз өхнийхөө санаал найзуудтайгаа санаал, ээж аваагаа санаал. Ээжтэй яасан л та. Гэтэ би ээжигээ сансан. Аа тийм. Хажууд нь санаж байна. Санаж авчихна. Монголд бол тэгэл бүх юм байгаа шүү дээ. Миний тийм. Манай манай орон шүү дээ. Бидний их орон. Тэгээ Монголдо бид нар хамгийн гоё юм авчрах хэвээр хамгийн гоё юм Монголдо хийх хэвээр. Ингэж болсон шүү дээ ингээд. Яг оюутан байх цагтаа Монголдо байх хэвээр. Тэгээд яг ингээд суурьч мөрч чад ингээд Монгол үнсээ ингээд яачаад судалчаад тэнгуүтэй гадаад мадад руу явж мууж тэр тансаг мас юмнууд нь үзт юм уу. Монголоо төлөвшчөөд өө. Тийм. Тэгээд бид нар болохоор ингээ эсрэгээр нэг дам шиг яг энэ багасаа ингээд гадаад руу яваад нэг сэн сэн үндэс зулгааж аваад тэнгуүтэй тэгэл амар сэн төрж байна шээ. Жохоо өөрсдөө алдчихж магадгүй гэж. Ээж мэж л яриад л дээ шүү дээ. Найзуудынх нь хүүхдүүд шал өөр хүн болцсон болцсон. Тэгээ ээж мэжгэрээс тохоо хийцэн. Тэгэл тэр гадаатай л байж чаддаг байж чаддаг. Ерөөсөө тэр аав ээж тэрээс халамж халамж өрсөлдөх. Чи Монгол хүн шүү дээ гэж хэлэв. Тэгээ яадаг. Тэгээ тэр нь ямар хаваатай ингэж. Тэр түр байнг хэлсэн шүү. Тэгэхээр яг нөө тэр хүнийг баг алдцсан юм шиг байгаа байхгүй тий. Одоо нөө нэг Америкт очингууд яг нөө Америкт очиод амьдэрсэн хүүхэд мөхтөн тэнд төрсэн хүмүүсэд шүү дээ. Эдгээр эдгээр атахыг хэлээдсэн шүү дээ. Америкт байдаг бүх монгол хөгтөдийн нэр нь Мишель гэх. Англиар ч гэсэн Мишель монголоор ч гэсэн мишэлгээ болдог. Надаа мишэлэгдэн нэртэй Америкт амьддаг хамаатан байна. <laughs> Харин тийм яг тийм хүмүүсийг харахаар ихтэй нэр амар сонирм мэдчихдэг. Ингээл хоорондоо англиар ярилтай. Яг нэг Америк яг нэг хүмүүсчиг болсон. Гэтэ одоо яг тэ тэгэх Монгол гадаад Япон, Япон, Солонгос, Солонгос ч гэсэн тийм хүмүүс Азиаг тийм монголчууд байна. Ингээл хүмүүсд нөгөө ингээл нэг бухимддаг штэ би Би өөрөө л баймаар байна гэж мэгэл. Би I just want to be myself. Тэгэж мэгэл. Leave me alone. Тэр бүх бухимдалд ханаас гарч ирдэг ихлээр зүгээр би ингэж бодсон. Үндэс үндсэн зүгээр л байхгүй. Тэгээ Монгол үндэс гэдэг тимийг хизээж discover хийгээгүй. Тэнгүүтээ цаанаас нь ингээд ингээд ингээд нэг нөгөө нөгөө дээр үеийн өвдөцхийн ингээд яс цус нэг ингээд цаанаас шижигнээ шахаад Тэнгүүт тэрэндээ бүр ингээ байж чадахгүй ингээ амар их гормон ялгаж амар сонин сонин энерги ялгаад өөрийгөө ойлгохгүй. Тийм монголоор сэтгэж чадахгүй тэнгүүтээ тэрэндээ бүр ингээ амар бухимдалцдаг. Тэнгүүтээ би өөрөө л амар гингүүт нэг сонин сонин юм шаал рок амар шааж мал хипхоп э, амар шааж тэр тэнд амар налахын тэнд урд өдөр British School of Ulaanbaatar руу тэнд бүр баахан гадаад хөтөлцөгчлээ шүү дээ ёо нүхтийн тэнд үү тий Монголчууд Монголоор ярьдгүй гэлөө. Монголоор ярьж ярьдгүй гэсэн. Сургуульд нь Монголоор ярьж болохгүй гэлөө. Болохгүй ч гэсэн бүр арай штэ. Тэрийг одоо тийм брэс болох юм байна. Өдөр тийш ячаад. Жилийн 30 сая гэсэн. Аа? Жилийн 30 сая гэсэн үстэй. Гэтэ бас хитрхи хүүхдүүдийг тэгэж одоо тэр хүүхдүүд бас нэг талаар бас жага азгүй байхгүй. Багасаа бүр амар баянны бай тэ. Тий. Одоо бүр одоо мэдгүй. Гэтэ бас бүр бүр амар яг би ч яг тэгэл дунд зэргийн middle class болохоор тэгээд гайгүй мэл гайгуултай. Гэхдээ бүр нэг амар бүр spoiled хүүхдүүд эд штэ. Ээж аав штэ. Ээж аав. Тийм хүүхдүүд болохоор амар буруу байгаа штэ. Бас азгүй. Азгүй тэгээ ээж аавын буруу. Бараг тэр нэг баялаг нь зүгээр барыг хараал болоо шатсан тий. Үйлчлэгч үйлчлэгчтэй дандаа өсөх тэгэл. Филиппин үйлчлэгч үйлчлэгчтэй. Тэгэл тэр үйлчлэгчийг хүн гэж үздэггүй шатс зүгээр л нэг тижээр явд шиг шагаал. Тэгээ нөгөөх нь тэгэл бараг өөрийгөө тэгэл амар бүр ямар ч энерггүй нэг хүн ингээл бүх юм цэвэрлээл ингээл хаал нэг хэл гөрцлөм зүйлтэй гэр бүлд явуулж байгаа юм. Хөр тэр хүний амьдрал бүр амар хэцүү шиж байгаа байхгүй тий. Хэдхэн төгрөг буцаж тэр байгаа хөгтөд рүүгээ явуулах гэж тийм холыг зорж писта тэр юу Филиппин штэ нэг сонио шал өөр агарын сүлтэй газар хөрж ирэнгүүтээ зөвөрл нэг 2 3 нялх хөгтөдөд тижих гэж шатдаг шээ. Сингад бүр муухай шаа. Сингад болохоор зүгээр яг ингээд би тэрийг юу гэж ялж байгаа юм гэхээр зүгээр э боолчлол те slavery харчуудыг яг ингэж боолчлж исэн шиг яг л адилхан шааж байгаа байхгүй юу. Тэр Филиппин өөрчлөгч нар Сингад би Сингад сурж исэн байхгүй юу. Өглөөний шөнийн 2 цагт унтангуудаа өглөөний 4 5 цагт босоод машины нугаал тэр Сингад хизээч тэр машин муухай болохгүй байхгүй юу. Хизээж тийм муухай замаар явдаггүй. Тэгж яхад чинь зүгээр өглөө болон босон босоолаад сэрэнгүүтээ машинаа угаалгал шаад байхгүй. Ямар ч тийм хэр мэр байхгүй. Тэгэл тэр нь тэгэл өдөржингөө ингээд бүх юм ин хийгээл тэр хүүхдүүд нь харж байгаа би зөндөө тийм хар. Тэ толгорон зогч авч маал ингээл амар яг нэг тэжээр амт шиг шаал. Тэгэл тэднээс зүгээр яг зүгээр боолчлол Тэгээ тэр үед нөгөө ямар ч тийм нэгс төгрөг өгдөг байсан. Одоо болохоор нэг тэг цагийн 20 цент ч юм. Нэг тийм л байгаа хгүй. Тэр тэр хүнд нэг тийм их орлого орохгүй тэгсэн мөрчсө тэгэл хамаг амьдралаа зүгээр. Тийм. Хамаг амьдралаа бүр тэр нэг гэр бүлийн боол болоод Альфред яг л адилхан шааж байгаа. Тэгсэн мөрчлөөс нэг их ч мөнгө авдаг. Амар өрөлттэй шаа. Тийм шүү дээ. Түс энэ тэгэхээр бас одоо нэг хүүхдтэй те нэг амар буруу үсчлэх юм л тэ. Нүгээр бүр юм дорд дорд амтын шиг үзэж шагаад тэ нэг хүмүүсийг. Тэгэл тийм юмнаас л ер нь хамгийн муухай юм муухай үйлдэл авирууд гарч ирдэг болов гэж бодоод байгаа. Ярд би бодохоос юм. Гэтэ бас сонь те тэр хүн тэгтээ бас 8 новшин байна те Филиппинчүүднээс. Тэгээс Филиппиний бас нэг бүр баг нэг жими ярьдаг өстэй. Бид нар Филиппин багш төр диплом амгаалсан л та. Тэгээд тэрэн дээр багш ярьдаг ус аахгүй. Ер нь Филиппиний баг экспортын тий гол юм нь баг хүн хүн хүч нь болцсон. Хүмүүсээ баг экспортлоод Филиппинчүүд ингээ гадаад очиж үйлчлэгч хийдэг ч юм одоо багш хийдэг ч юм уу тий янз бүрийн юм хийгээл ингээд хийсэн тэр мөнгөө ингээд буцааж Филиппинийхаа эдийн засагт ингээд очиж оруулдаг, хөв нэмэр болдог тэр хүмүүс бол би би бол Филиппинийхаа баатар баатар гэдэг Жими Спланада манай багш тэгж ярьдгээс. Тэгээд э, гэтээ Филиппин багш юм уу? Тийм Филиппин багш. Манайд тийм диплом онгон дуртлаа гэж. Үгүй онгон биш занд нь шүү дээ. Аа занд нь тийм. Эрэхтэй биш дээ гэж. Ямар ямар амбарниа гэж ярьдаг. Тийм. Хотай тэнг гангдиа. Спланада тэр э, Испани хэлтэй. Би ч амар Испани ярьдаг тийм бүх нөө нэг юу нэт юм шиг хууль муулын Испандер гэдэг юм шиг яг тэр албан ёсны юм юм. Испани хэлийг үздэг юм шиг л шүү дээ. Хин жими ч Испани хэл мэддэг юм шүү. Нэг Испанер ярьдгүй шүү дээ. Тийм гайгүй баян маян гайгүй мэдлэгтэй хүмүүс Испанер ярьдаг гэдэг шүү дээ. Ер нь тэгээд э, ер нь дийлийнхэн Испани хэл мэддэггүй. Гэхдээ ер нь бол зүгээр э, нэг одоо гадуур одоо кафе мэфэ ресторан ресторан гэдэг гэсэн юмнуудыг одоо монголчууд уншаад нэг 80 настай эмээч хүртэл уншаад ойлгож штэ. Яг тиймэрхүүл болцсон ойлгоцсон. Энэ юу гэж ийн гэдгийг. Одоо Монголд орс хэл гэдэг шиг. Гэтэл ер нь яг тагалог хэлээр ярьдаг. Тагалог. Ано пакемо талонге тэр тэр тогтуулсан чинь гайхад шийдсэн юм өстө. Чи яаж мэдтээ? Нөгөө Black Hat Peas нү. Өгөө нэг тийм өгөө нэг тийм дуу өгдөө нэг Weed weed гэж хамтлаг шээ. Тийм реги дөө. No pakimo salon heku. Би ер нь энэ дунд энэ нэвтрүүлгийн яг төгсгөлтөнд тавина тэр л. Урду такалог. Урду такалог. Арх худаг гэсэн чи арх худаг болсон мэт Монголд ирээд ирнэ. Арх худаг болсон. Тий. Тэр нь луучдаг болсон шүү дээ. Гэтэ яг халуун оронд ингээл арх хуун гэдэг чинь муухай байсан тий. Сайхан э, хөл. Юу тэднээс тэгээ юу дээ? 100-аас халуур. Халуун ногоотой хол идэв. Вино минут. Халуун халуун ногоотой хол идэх хэрэгтэй байх тий. Тэгж нэг доторх юг тэнцэржүүлэх хэрэгтэй байх тий. Гаднах халуунаа. Гаднах халуунаа. Гадна халуун байгаа шүү дээ. Тэр чин зүгээр л юу юм шүү. Доторх халуунаас тэнцэржүүлвэл халуун ногоо чин зүгээр л аман тал. Тэгээд халуун дээр хүлдэг. Тий шүү дээ. Аа тий шүү дээ тийм халуун газар ингээд э, э, яг Монгол маха идэл байгаад байгаад хэцүү бах тээ. Филиппинес ингээд манга халуун угаарч байдаг шүү дээ. Нэг тийм тийм чинь. Тэгвэл монголчууд идэхт очиж сурахаараа ер нь голцвол өвдөд ирдэг гэсэн. Ягаад гэвэл нөгөө монгол хоол идэв амар нөгөө юу тос мостой. Мах цах. Ямар ч амтлахаагүй мах цах. Тэгэл тэр тэгэл өвдөөл ирж штэ. Энд тэг явж үзсэн. Чи ямар орнууд руу хэлсэн гинэ? Өө, өстө зүүндээ. Амтэр. Ер нь бол амтэр би багасаа Сингад сурсан. Сингапур гэдэг орн. Тэр чинь тэгэл бүх Аз орнуудын цуглуулах шүү дээ. Аа. Лалрын лалрын. Э, Сингапурт амьдардаг хүмүүс аяар юу юм л те. Гэр бүлүүд нээр баян гэж л те. Сэтэ мэддэг шүү дээ. Энд бол баячуудын ор юм шүү. Одоо болцсон юм шүү л шүү дээ. Тэр үед нөө Риногийн манай тэр Синга багш чинь жоохон бахтай бүр нэг новшин байсан гэж дээ. Синга чинь бүр яг бүр амар ядуу байсан юм шүү. Ер нь бол Синга чи юун дээр ихсэн гэхлээр хар тавих героин штэ. Хаалга уу? Опиум биш штэ. Опиум шаадаг биш тахуд тахгүй. Хятад биш тахуд. Triad гэдэг нөгөө гурвалжин нөө. Тийм гурвалжин нөгөө мафийн сүлжээ. Опиум гэл англ мангл руу ингээд явуулдаг. Тийм Сингач ер нь бол хар тавхин дээр үүссэн тий янхан манхны гудамж тэнцэж бүр амар шатагсан баггүй. Яг дөнгөж эхэлж байх та. Аа. Тэгээ тийм амар бизнес, мафийн бизнес төр үүссэн орн баггүй. Тэгэл нөгөө э, Британий колон тэгэл бүх бүх юм ингээл тийшээ бүх э, Азийн төв болно гэдгийг мэдчихсэн. Яа гэвэл те хамгийн нөгөө ус онгоцнууд нөгөө юм зөөж байгаа. Тэгэл дандаа дайрах гэдгийг мэдсэн. Тэнгүүтээ э, тэр британчууд тэгэл шууд эзнэл тэгэл одоо босгол одоо боссон байгаа тэр оржин тэгэл. Гэтэ яг тэр нөө юуны Сингагийн ерөнхийлөгч нь бүр амар чангалсан гэжтэй те. Ерөөсөө тийм ямар нэгэн тийм героин опиум оруулж ирж байгаа хүмүүсийг шууд цаазалдаг. Тийм тэгснэ. Тэгэж чангалсан юм шүү. Тэр орон амар хар тамхины хамгийн эсрэг хамгийн том орон морон гэж одоо яриад байгаа шүү дээ Синга. Аа. Гэхдээ хар тамхин дээр өссөн орон байхгүй. Бүх хөрөнгө оруулалт мөрөлт бүх тийм лидерүүд нь те мохоо өс тахад байсан. Аа Shit. Майами оцчихсан тийм гэсэн шүү дээ. Майамигийн бүх одоо нэг юм том том кондом ондо бүх хөрөнгө оруулалтуудын яг кокаины стандар босгосон хөрөнгө оруулжсэн мөнгө угаах гэж тэгж кокаиноос олсон мөнгөө зөв шууд хөдөл үл хөдлөх хөрөнгө рүү оруулж тэгж Майами хотыг босгосон юм шиг л. За сайн уу. Цааж. Ишээс суухгүй тэгэл. Би тэд Манай манай студид ашиг. Тэгээд синга синга тэгэл синга тэгэл ер нь бол сингад л байсан. Өөр юм байх. Хэр удам байсан? Хэдүүлээ нэг Марина Бэйн Марина Бэйн нөгөө нэг бассейнд орж байгаа зураг авах. Тэгээ инста дээр хийх. Марина Бэй За цаожоод микрофоныг өгье. За манай манай студид тий хэлцээ ер нь бол тий Тэгээд э, манай бидний юм нэвтрүүлэг хийдэг байгаа. Ийм э, сонсдог, яриа яриа хийдэг, хоорондоо яриад. Тэгээд энэ э, нэвтрүүлэг дээр манай нэвтрүүлэг дээр ороод ирлээ. Механик хамтлагийн гитарчин гэдэг заавалчгүй тэгж бас яах шаардлагагүй. Зүгээр л цааж явах уу? Би сая зүгээр дайраа л ороод ирлээ. Аа бас гоё штэ. Манай нэвтрүүлэг бас бас яаж ин дивж чинь. Гест гестүүд маань амар болж штэ. Йе йе йе. Орцох гэж ирэв штэ. Аа. Тэгтэл одоо ингээл нэгэнт микрофоныг гартаа хатглаа. Тэгж. Аа. Аа юу. Mix Cloud гэдэг SoundCloud дээр явуулжсэн чи яг SoundCloud ч нэ яг хязгаартай юм л шүү дээ. Заавал ч мөнгө авах гэдэг юм л шүү дээ. Хоёрхан цагийн юм бичлэг оруулж болдог. Үнгүү аккаунтаараа. Тэгэл Mixcloud гэдэг юмар одоо одоо удахгүй iTunes эднэрээр орох гэж байгаа. iTunes-ийн ах ихс нэртэй холбогдож байгаа. Пив нэг том пив авчихав. Нөгөө нэг медвед. Билли. Андуу. За. Хадийн дансыг цуглуулцгаая. Тим пив чи хэд гэтгүүлээ? 5400. 5000. Ано пакимо салон хэку. Хэдүүл бол 2 цаг ярьсан ба шүү дээ. Нөгөө нэг саний дугт сонсё л доо. Тэр дуу заа яжаар би хайж үзтдэг. Гэтэ нэт байхгүй л дээ. Аа тийм шүү байхгүй байхгүй мөн байхгүй. Яг нь нийт нийттэй газар бас очиж байгаа тэгээд оролцснаа. Найзуудаа та бүхэн тэр дог сонсох болно. Бити санаа зорой. За за. Цаажаатай юм ярил л да. Юу ч хамаагүй ярил л да. Аа. Ер нь юу гэж ин ойрд амьдрал ер нь хэрэг юм да. Энийх амар өргөн юм асууч. Мэдхгүй тэгэл зүгээр л шүү дээ. Зүгээр л энэ тий. Ер нь бол. Ер нь зүгээр шүү дээ. Зүгээр байлгуул. Аа юу ч. Аа жоохон бишэрхчлээ би тэд. Уран бүтээл яаж байна? Гэтэ нэг хүмүүсээс нэг тийм уран бүтээлстэй шууд уран бүтээл асуугарч жоохон эвгүй юм шүү. Тэгээ нэг шууд нэг орон бүтээл мэтэл яриаш. Тэгээ бүхэн зүгээр бүхэн зүгээр шууд орон бүтээл мэтэл ярих гаш. Бүхэн зүгээр эс юм чи тэгэл. Тийм. Аа э, орон бүтээл нэг шин юм шин юм а эхлүүлгээл арай эхлэвэл тахандаа тэгэл дор дор ол. Тэр нөө юун дээр тоглож тоглох юм л ч тэ одоо Ekreen Art Gallery. А тийм нөгөөдөр. Нөгөөдрөө Нөгөөдөр гэдэг чинь өнөөдөр өнөөдөр 3 өдөр. Тийм өнөөдөр 21 11 сар 21. 21-нд Экрин Арт Галери гэдэг зар яваал. <laughs> Тэ энд ч бас явуулах хэрэгтэй. Сүйсийн арт юу хажууд л BBQ Chicken-ийн тэр гудамжаар ороод цаашгаа явгаад нэг улаан өнгийн хаалгатай тэр буланд байгаа Экрин Арт Галери гэдэг тэнд аа BBQ Chicken-ийн гудамж л. <laughs> BBQ Chicken-ийн тэрүүгээр нэг явдаг гэсэн гудам байдаг шүү дээ. Тэ. BBQ баруун хаашаа баруун талаар нь хаашаа явбал. Тийм. Тэгээд улаан караокег бичсэн бичигний ажгаар явбал. Экрен арт галерейд чинь ер нь бас нээлттэй тим юу бол ер нь их болох гээд байгаа юм шиг. Тэр чинь ер нь бол нэг Франц нөхөр ажиллаулдаг өөрөө түрээсэлдэг. Тэгээд түрээсээ төлж чадахгүй. Тэгээд э, янз бүрийн ивент аль болох ахиухан зохиох хүсэлтэй. Тэгээ хамтрах хүн нэг хийх байхгүй. Тийм. Ивент хийх. Аа. Тэгээд наад надаас ер нь бол ивент хийх, хамт хийх туслаач гэл тэгэл нэгэн дээр ярьжсэн. Тэгээд нэг ивент хамт хийсэн аахгүй. Тийм. Нөө нэг гитар ястэй. Тийм. Хөгжим юутай. ДЖ-тэй шууд гитараар дээр нь импровизац хийжтэй. Аа. Одоо яг тэр шиг Тийм ахиж хийх гэл. Гэтэ энэ удаад нэг хамтлагаа оролцуулах гэж байгаа бас. Ямар хамтлаг? Футурама гэдэг. Аа тийм. Тэд нэр оролцох бол сая ярина уулз нөгөөдрийн юм аа. Ярьж төлөвлөж байгаа бол. Тэр ер нь дууралтны хувьд ер нь хэр санагд. Тийч харин ямар ч өөрсдийн спикер юу энэ төр байхгүй. Харин жоохон цооройтой авах. Сая бейсмент нэг жилээ болоход ер нь нэлээ. Аа чин акустик нь үү? Тийм. Тэр нь их сайн биш байж магадгүй. Би нэг анзаарав. Аа. Болол ирсэн. Тийм. Экрин дээр бас гой гой юм хийж болохоор л ирсэн. Болно шүү дээ. Тэр нөхөр бол амар нээлттэй. Тэгээд Тийм, майл гэд тэ. Тий. Өдрийн цагаар ч юм уу, ер нь тэгэл ямар ч өөрийнх нь гол зорилго нь бол мөнгө биш зүгээр л гой э, ингээд хүмүүст юм хүртээлтэй арга хэмжээ зохион байгуулах сонирхолтой. Гэтэ тэр э, арга хэмжээг явуулах газраа авч үлдэхийн тулд зүгээр төрөөсний асуудал байгаа л байхгүй юу? Тэрийг шийдчихвэл тэр төрөөс л асуудал биш болчихвол ер нь нэг тийм гоё тийм тийм ер нь бол одоо чөлөөтэй гоё юм болох гэдэг юм шүү дээ. Чөлөөтэй байгаа л байхгүй юу? Ер нь хүмүүс таарч юм уу те? Комеди ямар нэгэн бейсментээс өөр нэг жоохон өргөөрөний ивент хийх юм уу? Жоохон онцлогтой илүү илүү баялаг юм хийх хүсэлтэй ч байгаа юм уу тэр үед тэрэн дээр ихтэй яг юм хийвэл гоё юм шиг те төвлөж байгаа тийм чиндээ орчин нугаас галери гэдэг утгаар амар шүлөөтэй аахгүй хан ман дээр нь одоо янз бүрийн хүмүүс <laughs> зурцвал зурмар зурцсан тэгэл ер нь айр сонирхолтой гоё л юм хийвэл даваа ил гэдэг нөхөр байгаа шүү дээ тэгэл хүмүүлэнд л нээлттэй заавал ревенч нэг амар орлоготой байх чухал биш Тийм тэр төрөөслөх асуудалтай амшиглаа те. Төрөөс надтай бас ярьжсэн л та маял. Би энэ зүгээр төрөөсийг ингээд төлөө төрөөс асуудал биш болчвол ингээ гоё юу ч хийсэн болж байна зүгээр л. Тийм. Тэгсэн тэгээд би бас энэ нэвтрүүлгийн юу мөг зөөр тэнцээ юм юу амьдараа бас тэгж хийдэг ч юм уу. Тайз мэсэн дээр ярьж мээрэй лөө. Тий. Янз бүрийн тэнцээний бичлэг авч явдаг ч юм янз бүрийн клип хийдэг ч юм уу тий. Аа. Тим бас боломжтой юм байл шүү. Хүмүүс бас сонирхол Ecrin Art Gallery гэдэг тэр Facebook тэр пэйж дээр лөө. Пэйж пэйж байгаа. Бага юу? Аа тэгээд өөрийнхөө өөрийнх нь нөгөө Facebook аккаунт нь Ecrin Art гэд байдаг. Ecrin гэдэг E C R I N Art гэд бичээрэй. Тэгээд тэнцээ бас туслаарай, маялд очиж. Хүмүүс бас <laughs> юм их санаа манаа үл тээ. Тийм очиод гоё яаж болно шүү тийм янз бүрийн юм хийж болно. Яг тиймэрхүү бас тийм газрууд бас их чухал юм шигээ те ер нь ер нь тийм одоо basement-ийг бас их чухал гэж боддог шүү. Basement чиг тиймэрхүү одоо тийм яг underground те. Тийм ер нь нэг тийм одоо клаб бас ялгаатай. Scene гэж яддаг шүү те. Одоо нэг хүрээл Одоо бид нар бас нэг комедигаар нэг тиймэрхүү юм хийх гэдэг байхгүй хүмүүсийг нэг хөрөөлөл үүсгэж чагаад анх ингээл ганцаар явж байгаа бол жоохон хүмүүс нэмэгдэл нэмэгдэл ингээл олоолаа болохоор ч бас арай далаацтай болж эхэлж штэ тий. Яг тийм үүсэх яг тийм орчин ингээд болж өгч байгаа болохоор бейсмент дэх талархдаг. Тэгээ некрин яг тиймэрхүү юунод одоо экрин бас яг тиймэрхүү байгаа байхгүй. Тин ч бас хүмүүс очиод юм бид нар ч гэсэн бас очиж хутгалдана аашаа. <laughs> Энд ч болох хэрэгтэй. Тим клубуд бас байх хэрэгтэй мөлий. Хотын төвд бас манай залуучууд гоё гоё юмнууд. Аа бас нэгэд тах шиг байсан. Хотын төвчлөлтүүдээ ер нь хот болгонд л тийм юм байвал нэг ур баг нэг соёлын төв шиг юм болчихчих тий. Тий, ер нь л тий штт. Орчин чөлөөтэй зөвхөн хөгжим сонсож бүжиглэхээс илүү илүү тэн юки нүдийн нээж жоохон харах өнцгүүдийн нээж өгөх ивентүүд төлхөө болж болохоор л газар бол аль болох сонирхолтойгоор л одоо тэр парти гэдэг байгаа юм чинь л юм хийгээл хийгээл байгаа. Тийм. Арай онцлогт арай өөр мэдрэмжтэй, арай баялаг мэдрэмжтэй. Аа. Одоо ч бүгдийг хойлол шаа бол бас л аим шүү. Тийм. Комедийн явал, хөгжим нь явал DJ нь яваал. Гэтэ зургийн зураг. Комеди дээр болохоор бас яг <laughs> basement basement-ийн нэг жилийн өдөр би сух шаасан. Нэг манай basement чинь нэг жилийн болохоор тэ бас basement дээр хийдэг байсан комеди гас хийнэ минь нэг. Тий сух шаасан. Би жоохон бэлтгэл муутай байсан. Тэгээд хүмүүс нэг анхаараагүй. Тэгэл хүмүүс бас хоорондоо яриадсан юм байна. Экрийн талаар яг нэг юунд сайн нэг хүмүүст яг ингэ сонсогдчихгүй хоорондоо юм ярил миний яриа ингээд сулраа заашаа гэл тэгэл бантчаа ч тэгт Тэгээ комеди дээр болохоор тийм яг орчны сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй л яг тэр тайз гэрэлтүүлэг бүх юм яг тэр хүнийг анхаарах тэр хүнийг яг яриаг ингээ сонсохт яг баг бэлэн болохыг тэр бүх юм суудал модал тэг садаа болох байх үзэгчдийн соёл тийм үзэгчдийн соёл гэж бас нэг юм байна л да. Гэтэ тэр соёлыг одоо миний өөрсдөө бий болгохгүй. Тэгэхэд манайхан ч одоо нэг яаж мад юм залуучууд нэг амар балет балет нэг үздэг үздэг шиг сонгодог юм уу те браво гэж ингэ шахаад тиймэрхүү байлаа шат шээ нэг нэг юм уу дөөр мөр үзтэхээ дараа зэрэг нэг монгол браво босааж босаад тийм браво аашаас <laughs> нэг л нэг л бууж өгөхгүй шээ үтгэжтэй а <laughs> нэг социализм үе ялгад шүү Аа лоо дээц. Юу тэр Америк Америкт яаж явах тиймэрхүү яг клубүүд бас их юм. Ялангуяа юм комеди дээр ялыг тийм харагдсан. Комеди клубүүд ингээд хотод нь ингээд бэждэг. Тинчэн ингээд зүгээр жирийн баг нэр одоо ингээд 7 хоногийн одоо ажлын өдөр мөдрөө тийм open mic-уд ингээд эрт болж идэг. Тэгээд э, оройн нь болохоор яг тэр гарууд нь гарч ирэл шаадаг. Тэгэхээр яг нөө нэг одоо тэр одоо талантуудыг ер нь их амар тийм одоо тий хөгжүүлэх тийм амар орчин болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр амар чухал юм лээ. Яг зүгээр хүн заавалчгүй universe based song-оор орж одоо тий заавалчгүй нөө to be or not to be тэр шаардлал ардлага зүгээр л яг хүмүүсийн үн ингээд яг яг нөө тий заавал одоо юу гэдэг юм. Хүмүүс бас эвдэрдэг гэлээд юм л да одоо суйс мост битиор тий хүн одоо байгалийн юугаа алдчихна гэдэг. Одоо тэгэл хүмүүс ингээд тэмцэн тэр Universal Songs янз бүрийн тэмцээнд орж байгаагаараа өөрийгөө сорж ийн морж ийн гэж ярьд ч тээ. Заавал тийнд очиж сөрөхгүй тэгэл яг иймэрхүү юм дээр шууд гарч ирэл сорж болох л байхгүй. Аа. Тийм болохоор залуучууд ер нь их тийм гоё итгэвтэй юм байна тий. Юм юм санаачлагтай оролдож үз юм юм нэг юм ер нь оролдож үзэх хүсэлтэй л байл. Тийм. Шууд хийгээл ер нь эхэндээ ер нь гадаадын ямиг шаагаад эхэлсэн ч ер нь яа гэв те хамаагүй яг тэр юм дуурайгаал Би бол яг нэг жоохон комеди ер нь жоохон яг нөө тэр юуг нь одоо яг тэр яриаг нь чаагааг үлдээ зүгээр тэр яг нэг одоо форматын ер нь одоо тий яг тэр бүтцийн ер нь жоохон хуулбарлаж байгаа байхгүй. Тийм юмыг зүгээр гадаадаас шууд хуулаад ч гэсэн ингээм бас нэг бас хөгжих хэрэгтэй юм байна. Тий, хуулвал яаж л эхлээл нүур хагарах хэрэгтэй. Тий. Таад инверс байсан эхний жилд нь орлоо тий. Тий, эхнийхт нь орвол Тэр үеийнхтэй ордгоор байна да. А тийш те. И бид нэр ирний дандаа л 3 дугаар хайнд орж ирсэн. 3 <laughs> чи гоё тоо штэ гэсэн. <laughs> Бөөл баяр. Бид нар бол 3 дугаар хайр бол бараг л за 3 дугаар хайранд орвол тэр бол ер нь нэлээд том амжилт л гэж бодож ирсэн. Тос олсон уу ер нь хүмүүст одоо танигдхад. Тий одоо арт түмэнд бол <laughs> арт түмэнд л ганц танилсан нэвтрүүлэг шин тэрлээсэн да. Аа. Рок хөгжмөөс хол хүмүүс. Аа Тийм. Тэр талаар юу н ашигтай юм те. Тийм, ингээл тэрнээс устд нь бол амархан амархан ингээл гарч ирчээл нэг ягаад хар жоох надад надад жоохон сонир мэдэх байхгүй нэг нэг өөрөө нэг лаг юм шиг те нэг Бурецкий гэдэг яг хүм болсон ч шилдэ зүгээр. Тиймэрхүү шоунууд нэг шүүгч гэдэг хүн ингээ нэг амар их мэдлэлтэй болчих жоох гэдэг. Нэг хүү ихэндээ жоохон мяа ууй байж бол угаасаа хүн болгох мяа гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд ингээл яадаг ч юм уу. Гэхдээ яг хөтэй тэгэхэд хүмүүс. Тэгээд бүх хүн бол зүгээр өгшөө сэтгэлдээ бүхнийг чолоод. Гэхдээ зөвөр надад нэг тэр юм л таалагдаг байна. Нэг баг ингээ нөө бон таксийн дуу гэдэг штеп. Нэг биси бон гэдэг штеп. Бон такс чинь аим хурдаг үлдсэн. Бра бра бра бра гэдэг. Яг тэрийг яг universe байсан гөр нэг залуу бүр аим сайн шаасан байхгүй. Яг өглөөл өглөөл яасан чинь яг ингээл шүүгчнэр жоохон хайж маад гэсэн чи амархуу ийм зөвлөв чи наа чи хиний дуу юм гэсэн чи энэ бон бизи бонны дуу мó гэлт гэсэн чи аа тийм үү наа чин мэдхгүй нэг л мэдхгүй юм байна чи нэг крис браун маун гэд мэдэн штэ тэ нэг тийм чи нэг грами хожиж исэн хүмүүс чинь өөр өдөн штэ тэр тэр тэр зөвлөгөө зүгээр надад амар тэнэг санагцсан хүнийг зүгээр те заавалч нэг өөрийнхөө байлгах гэдэг ач шиг те өөрийнхөө таалалт хажууд нь болохоор нөө гивиг уукаас оц өө эн чин бас Кивиг Око аяг мөржлээ л л дээ тэр залуу. Одоо to be or not to be дээр бас <laughs> харж захтаас алей юмнууд бол зөвөр нэг охин зөв өсрээд идэх шиг нэг сони юм ээж шиг өсөрч үсээ юу ин наач гэсэн чи модерн мужик гэж <laughs> чи ямар мэрэгчлээс үз санхүү гэсч за тэгэл тэрүүгээрээ яв миний хөөгш тэгээ болчдөг ш. Тэгээ тиймэрхүү юм бас хүнд бас амар цохилт болдог л хөлтэй тий улс орны өмнө торомжлол зүгээр байдал бант. Миний маск уйлсан. Тэр заримдаа бүр сосор оронгой тэр бүр залхдаг тэр одоо боль итэр гэж дундуур зөө болиулж идэг шээ. Ингээ хүлгийн нустай хоёр салбитдаг тэнд ингээ дор байж идэг. Аа тийм байна. Аашаас. Монголд ихтэй нэг тийм яг хүн ам уул нэх байсан мэл те. Улаанбаатар шиг хот нэг тийм тав мав хот байсан л те. Аа. Тэгвэл бас нэг энэ тийм э, хамтлагууд нь төөр нь шүү дээ. Тий, төөр хийх болно шүү дээ. Солонгост бол одоо нэг нэг хамтлаг нэг э, тий нэг альбом EP EP гаргадаг ч юм. Тэгэл тэгсэн мөртлөө нэг амар сайн биш ч гэсэн зөв төөр хийх бүрэн боломжтой. Хаанч утсан ер нь юм уу дүү одоо тий үзэгчд байждаг. Та ер нь орон нутгаар явсан уу? ор нутгаар э, юу ч хийж явах хэрэгтэй. Бид нар зүгээр л хаагаал хийж явж байгаа юм чинь. Эрдэнэт явах юм уу? Хаагаал эрдэнэт рүү. Аа. Tiger Mayer-ийн промошны юмд л оролцож. Үу. Тэрснийх хамтлагийн <laughs> Яа зоо. Зочд нэмэгдлээ. Аа, Холланд яг нэ. Энэ хөт мөн. За. За сайн бацхан уу. Сайн сайн. Сайн бацхан уу. За юу. Яа. За энийг төр паузлж. Тэгэхээр нэр Джама марцсан. Тэг нэг нэг. Аа? Тэр чинь сэнгүүрийн амт шүү дээ. Тэр шиг. Джамам <laughs> бол ордог өхөө. Юу лээ, колон дотор цогцос орцсон байсан гэлөө. Хүний. Колоны юу рүү? За тэг кола битээ уугаарай гэж яах вэ? Хүний амт шатс те. Маргааш. Дөрөвдүг өдөр за тэгээд маргааш залуучууд цаахан comedy night дээр хөрөлцөн ирцгээгээрээ дөрөвдүг өдрийн орой 8 цагаас та бүхний шаах комик олон юм амлахгүй зүгээр суух шааж магадгүй бити бид нэр их гэж. Тэ Аа сух шат ч те сух шахаж байгаа шүү дээ. Тэр чинь л бүх юм байна. Та хэдийн найзууд дундаас тийм комеди хийх хүсэлтэй юм байхгүй юу? Бага. Хүлээгүй. Гэтэ цэгт явц. А тийм үү? Би би би хүлгээ яриач. Гүй би хизэж ярихгүй та нар яа. Ямар сэний би би ярь чадахгүй тайзан дээр гарч тэр тэр том арсланг Микрофоноор үтгэсэн яг шарахгүй. Хүний тайзан дээр гараад их шал өөр мэдрэмж үздэг. Тийм шүү дээ. Гацаа шаачдаг шүү дээ. Гацгаас айж. Өөдөө сарааш. Хүмүүсээ өөдөөс ингэ харж. Ноцор нэг хүн бэлтгэж жагаад. Яг яг өөр шиг. Зэрэг үү? Тэгэхээр амар санаа. Би тийм бэлдээгүй л байгаа. Гэтэ бэлдэж болох л ахaltaа. Гэтэ одоохон Э, Хоёулаа бантал бүр арай арай хэцүү юм шиг шэх гэх. Тийм. Яг тэгэхэр ч яг бүр нэг хоёр хүн жүжигчилсэн тоглолт болох хэрэгтэй болч тань тий. Э, амар дандаа би биний хаажид байдаг хүмүүс их. Тэгэл би бинаа явуулдаг. Тэгэл явуулаа шээ. Тэр чинь арай жоохон нэг тийм Оросын стил маягийн тий. Тий, Оросод тий. Кент Филчин гэхдээ зүгээр хоёлаа яг яг скит хийдэг шүү дээ. Скет. Танилцуулъя микрофоныг явуулъя. Манай э, Дүлгэн гэж юм байна. Дүлгэн гэж хүн орж э. ирсэн байна. Намаг улс олд. Улс олд орж ирсэн. Сая. За одоо энэ хэдэн хүн байна? Тийм ээ. 8 хүн байна. Аа 8-лаа ингээ сайхан их 8 ашиг. Их 8 болчоос хож байна. G8. Их 8 юу? Сая их 8 дээр камертоныхон дуулаагүй юм л те. Хоорондоо задлалтаа дуулаагүй гэжэл ч те. Үний юм шиг л. Тэрнээс энэ соромжл дээрээс л унших юм ба шүү дээ. Аа шээ. Энэ яриг бичиж байгаа юм уу? Тий. Шууд бичээд яг уу. Цац. Тий. Одоо ингэ шууд цацагдж байгаа юм эсвэл битсэн хойноо цацагдах юм уу? Битсэн хойноо. Тий. Сарнад дээр юу гсэн байсан гинэ? нөө нэг гана эба хоёр л зодтолцсон юм шиг л шүү дээ. Яг тоо тайзны ард дөнгүүтээ шууд шаашаа гэд яваад гсэн юм шиг л. Аа эбатай зодтолцсон гэж юм тий. Эба. Чи яг юу болсныг мэдчихэе юм уу? Өө мэдгүй. Амьдрал амьдрал тартай хүмүүс. Чи чинь фэйсбүүкээр рекламад хийсэн бидтэй бүр. Дэлхийн мөрөндөө зодтолцсон. Шоод ирж идэх шээс. Дэлгэр мөрнөө. Ганаа жоохон ууцсан байсан бишл. Тэгээд дэлгэр мөн жоохон шордож мордох шаа. Тэгээд орондоо цодлцсан бишл. Дэлгэргүй нөх хин чинь нөө их наан дээр ном тас дээр ном тас тулсан шүү дээ. Шууд ном тастын дараа гарах хэрэгтэй байсан мэл. Тэгсэн чинь гараагүй тэгээд цодлтоо шаа. Ганаа э, Гэтэ тийм олон томчууд нэг дор цуглчаараа бас хэцүүлэдэг хальт те. Хин хэнийхээ орд орохоо мэдгүй байгаад. Тэгэлтэй хин хэнийгээ фоллоутаа мэдгүй байгаад тэгэл хэцүү болтголох л та. Хамгийн сүүлд нь хин гарах юм яаж. Хамгийн сүүлд нэгт хин гарлаа сараа гарлаа. Сараа ихч. Ариун ихч гарчаад таах гэж сэтгсэн чинь дараа нь хин гарсан. Юу гарсан. <laughs> Ариун ихч яг на яг на хедлайн шахах гэсэн. <laughs> Гэсэн чинь болоогүй. Болоогүй шүү дээ. Наач маслат нөө манай гэрэл. За за тэгээд яах вэ? Энийг энийг одоо яах юм? Сэдв гаргая юу? Сэдв санал болгоё. Та та шин сэдв эхлүүл дээ. Эмэр тэгрэлийн онцгойч яах вэ? Comedy Night хийдэг хүмүүсүүд яг хошин шогийн хүмүүсүүдийг одоо тэрний талаар зөвөрл зөвөрл ярил. Comedy Night-ийн талаар юм байна. Үгүй биш яг одоо ингээл Монголын хамтлаг мамтлагууд ташин шоу тэр хүмүүсүүд тэрний нэг тиймэрхүү. Нэг мистер пицца рекламадад нэг хамтлаг тэр харсан уу? Нэг хамтлаг нэг нэг сонин нэртэй ямар яг ингээд нэг жижигэн жижигэн нэг хитгэн минутын нэг юмнууд э, хийгээд идэг клипнүүд. Нэрийн нэрийн мэдэх хэвээр. Өөрөө тийм яг сериусны хамтлаг юм уу? Тийм хамтлаг. Тэгээд ингээд яг 2 3 минутын тийм инээд юм хийдэг. Тэг яг зар сурталчилгаа шиг. Тэгээд дондоо нь бас юм зарлж маарлаа. Аа. <laughs> Үзэг байдаг. Хашин шогийнхан тэгэл реклам хийгээ шатчих тий. Тэгэхээр жоохон зүгээр л юм зарааш. Хөрлөө амби хоёр шинэ үеэс гараад тэгэл ер нь бол хашин шиг хотлоо алсан шүү. Гараад ч биш зүгээр хотлоо бол болох болж их замдаас нь замаар нэгээд үсрээ шатсан. Живжсэн онгоцноос. Үсрээ шатсан. Солиорстой авч бол тэгэл нөгөө хүмүүсийг аим сайн боё бол тэгэл хөр юмтай залуучуудаа хэлсүүлэл. Аа. Тэгэл амьдрааш. Нэг дүүцээс ч бас нэг хинээс гарсан юм шүү дээ. Залуу уран бүтээлчтэй гэсэн. Тэмүүл тэмүүл юм л юм бол. Хашимка юу? Тий. Тамка гэд. Эмоц үлээ. Тий, тэд нар чинь эмоц болсон тий. Тамка тэгээд нөх хин блэ? Наран солонгон төр тий. Нөгөө нэг төөтөө илүү тийм төөтөө гэдэг ах. Тэд нар чинь эмоц болоод тэгснэ мөрөөдлийн театр гэж бас тий нэг жижигчин бата хэмээн тэд нар чинь нэг тийм амтлаг болсон шүү дээ шинээр. Гэхдээ аа яг үзэхэр зарим юмнууд нь бас яг инээлгэж шахаад байсан тий. Гэхдээ яг нэг юу нас жоохон хуучирсан болов гэж боддог шүү дээ. Яг тэр тайзан дээр зүгээр л гарч ич хоорондоо жүжиглдэг тэр яг одоо формат нь бид нар ихтэй тэгж бодож магадгүй гэхдээ хүмүүс тэгж бодохгүй ч гэж магадгүй шээ. <laughs> Надад болохоор яг зөв хүн ганцаараа гарч ирээд ингээд ингээд хүмүүстэйгээ харьцаа ярьцгаар бас гоё юм шиг. <coughs> Хөргөчний дотор чинь нэг бүр ингээд өс ургацсан ингээд нэг хоолны жижигхэн сав байна. Өс ургацсан. Тийм дотор нэг амьдрал үсч байгаа. <coughs> Тэр гараж хаяар. <coughs> Тэгнэ гэж. Тэнд тэр тэр хөргөч бас э, хараад хэлсэн. Эбола үсч байгаа гэж. Дотор Над би өөрөө тэ нөө Америкийн юм юм тэгэж үзсээр олж байгаа тийм юм дуртай олцлох л та. Stand up-т. Яг аа Тэгээ одоо залуучууд бол нэг юу үзгээ болцсон л ахалт тий. Хошин шаг үзт юм уу яа тий. Би л үз. Ер нь бол нэг дандаа өөрийнхөө зүгээс л яриад байдаг тий. Хөдөөний хүмүүс үзт юм шүү. Яг тэмдэгтэй хөдөөний гэж тийм амар муухайгаар хэлээгөө. Зүгээр л хотын орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс. Нэг 100 цингл маягаар нэг тийм тэр хүмүүс чинь нэг амар шоудод тахгүй шүү дээ. Монголын 10% литэд шиг. Тэгвэл тэднээс амар шоу шиг шатав шиг. 7-оос эхлээд 9 10 10 гэж дуусна. Би л үзсэн тэгэд ерөөс үзээд ерөөс энийг төрдөг байхгүй. Чиг алиг үзээ. Алиг үзээ. X төц. Зөвл нэг санаа нэг хажимаар инелэх гэж шаат. Дандаа эргэжтэйчүүд нэг эмэгтэй хүн шиг хувцлаа л. Тэгснэ нэг сэн сэн юм хийгээл Леди Гага мага тавьж маяг тэрэнд бүгд дуулаал яг яадаг гэж. Тийм. Тэр яг нэг нэг л хэвэн юм яваад байна л та тий. Яг нэг хуучны л яг энэ дахиад эмээ болчих гэж бодмор тий. Аригчд гэд нэг амар юу гэдэг шүү дээ. А битүү дээр. Тэр одоо юм шиг тий. Нөө хин ах баасан хөл хин лээ. Амби амби хөрлөө. Аригчд. Тий аригчд гэд. Гурван YouTube-ээр Тий. Яг ингээл тэднээс арх авах гал юм бүх юм бэлдээлээ. Тэгэл дараа чинь архицсан өдөр нь хөрлөө баригдсан аваад хинтээ осон чи хэлгээл. Аа. Чи ганцаараа нэг үл. Аа тийм тийм. Тэд нар бол бас чанартай л юунад ч тийм. Дахин дахин үзэл энийг шилдэг шилдэг. Гэтэ 10 жил мөлийн дараа ихэд бас арай өөр болох Манитийн үе ирнэ. Ааших. Манит <laughs> гэжтэй зүгээр яг юм ер нь тийм комеди stand up хийдэг тийм хүмүүс бас их олчоос л гэж үзэж байна л да. Зүгээр тий. Ер нь ойлгоцсон хүмүүс нь зөвшөөрцөн, хүлэн зөвшөөрцөн тэгэл э, яг хүмүүсийг тэг залуу хүмүүсийг хийхийг хүсч ивэл яг тийм одоо гарцсан байдаг тайзан дээр яагаад яг яг тийм одоо юу нүдэг ч гэдэм үү те одоо тэр зам нь замыг гаргаад өгцөн ч юм уу одоохондоо яг тийм зам байхгүй манай дүүрстэ тэгэл янз бүрийн юм тайз мэд засаал хийж лээ нэг шиг ирээдүйд гоё болох л байна. Яг энийгээ хөгжүүлээ бол. Гэтэ хамгийн чухал нь comedy club-тай болох юм лээ тийм. Клуб. Basement чинь гэдэг яг comedy club биш байхгүй. 7 хоногийн 2 өдөр. Гэтэ бол одоохондоо л яг тэр үүргээ бас гүйцэтгэжлээ байна л та гэж. Гэтэ яг 7 хоног турш турш яг comedy болдог тийм клубтэй болохыг хүсэж байгаа. Тийм өдөр болгон 365 хоног. Нөө юуны Америкийн дэр юу comedy store гэдэг мэдгүй үлгээ. Comedy store гэдэг тийм 1970-аад онд байгуулагдчихсан тийм клуб гэдэг юм. Тэгээ тэр тэнцэнээс ер нь Америкийн баг миний тийм мэддэг бүх шилдэгүүд нь гарч ирсэн юм шиг л шүү дээ. Робин Уильямс, Эдди Мерфи, Джим Керри, Зүгээр бүгд мэддэг тэр хүмүүс бүгд анх тэнцээд ингээл ярьдаг байсан. Тэгж байгаа л яг евро кино минор орол өөртөө бид тийм зур жүжигчин биш те бид тийм мэдхгүй зөндөө амир аялаа гарууд бас тэнцээс гарч ирсэн. Тэгэл Америкийн нэг юм уу оо сериал мэрэлт оо зохиолчор орж мартдаг ч юм те алей алей тийм юмнууд хийгээл Дэвид Леттерман тиймээс тэд нар бүгд тэрэл тийм тэнцэнс гарч ирчихсэн. Яг тэр шиг тэрийг хараад тэнд очиж үзээд яг тиймэрхүү юм хиймэр санагдсан надад. Яг зүгээр л яг хүмүүсийг тийм хүмүүсийг зүгээр өөлтрүүлдэг газар шиг санагдсан. Гаргааш. Дамаа олон зах зээл амар цөөхөн юм байна л та манайх нар. Бид хэд одоо ингээл ярихад бол монголоор ярьж та. Австралийн нэг багийн ингээл комеди шахахад бол англи хэл ойлгодог бүх хүмүүс тэр хүнийг тэг хүлээж авах хэрэггүй тийм Тэгэхээр тэр хүн чинь бол хэдэн зуун сая баг тэрбум хүн хүний зах зээлтэй байгаа. Манайд бол монголоор л ирж тэгэхээр энд бол <laughs> жоохон хэцүүтэй гэж шах. Цааштай гэж шах. Бодтой хажууд л тийм л байгаа л да. Гэтэ Гэтэ бол энэ готраад байх юм аахгүй л тээ. Та хэдэг бол юу инелэх үү? Аа. Юу үзэж байсан эсвэл мэдгүй тэгэл энийг үү? Мэдээгүй. Шатааны хинээдэг шүү дэрсэн. Аа шаалт мэн чи инээд шүү дээ. Шах. Аа. Тэг найс нөхдөөрөл ер нь нээлтэндээ. Энэ гадаатын юм юм үзэл. Яг комеди шахтагтай яг нэг нийгмийн тэр нэг алийн юмнуудыг бас амар анзаардаг байх хэрэгтэй юм шиг юм тий. Өдөр тутмын ч юм хүмүүсийн зөвөрл яг тэр нэг инээдтэй мөртлөө хин ч анзаардаг ч юм уу тэрийг яг олж хэлэх. Би найзууд дунтай нэг алей хүмүүс эд штэ. Тэр хүмүүс ч яг жинхэнэ яг натуралны яг хошин хүмүүс штэ тий. Тэр яг натуралны хошин юу чадвараа яг л тайзан дээр яг гаргаж ирэх. Тэгээ тэр тайзан дээр яг натуралны байдлаар яг хүмүүсийг инээлэхийн тулд яг дасах хэрэгтэй. Тайзан дээр яг тий чөлөөтэй бодлох Тийм зүгээр танихгүй хүмүүсийг найзууд чигээл яг чөлөөтэй тэд нар дундаа. Аха. <laughs> За баярлаа. Цаажагийн цаажагийн яг тэр юу баталгааж боллаа. Миний яриг. Гэтэ сүүлийн үед эдэр одох бол нэр үнэхээр татаажлээ. Алээ алээ мэрэж. Гэтэ ярддаг юмнуудын нүгээр яриачих тий. Ерэн зүгээр яг хүмүүсийн зүгээр ярианы тэр ярианы тэр нэг алей юм. Яриан дунд болдог тэр нэг алей юмнуудыг яг гоё онж хэлээш байгаа. Тэрийг ер нь их бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Бодох хугацаа их байх хэрэгтэй. Одоо зүгээр жирийн ингээ ажил хийдэг тэгээ өдрийн ажил хийдэг ингээл ажил хийж байгаа л оройн очил одоо комеди хийнэ гэдэг бол бас жоохон хэцүү болчих жоох гэх тээ. Тэгэхээр яг өөрийнхөө яг яг нөө нэг итгэвтэй байдаг цагуудаа ингээд ажилдаа зориулцдаг. Тэг ингээ хурж ирэнгүүт ингээ ядарсан байдаг. Юу ч бодох тэнхлэгүүдэл зургтай үзэж ашиг л. Тийм болохоор яг ажилгүй авах хэрэгтэй юм шиг байна. 100% яг тэрэндээ зориулах хэрэгтэй. Тэг би бас яг 100% зориулж чадахгүй л байгаа л да. Янз бүрийн юм ингээ хөөхт мөхт анаал гэж. Ер нь сайн бодох хугацаа л их байх хэрэгтэй юм шиг. Зүгээр л Бата яг юу хийдیں۔ Comedy night-с гад. Өөр надад бол яг ажил өгдөг шүү дээ. <laughs> Боос ааш те. Сайхан. Аа хүн. Сайхан цард аа болсон. За. Тэгээд жоохон амьдралын юу цаг хугацаанд бас өөрчлөлт ороод байгаа ашиг. Ер нь юу сая жилийн өмнө яг телевизэд ажилладаг гэж хаад тэгээд тэгээ гараад тэгээ хальт нэг DJ хэд 3 сар нэг хальт DJ мэж гэл тэгж хаал DJ их надад нэг нэг таалагддаг байдаг. Партийн дээрөө. Тийм. Нэг тийм юм уу хаус маус хөгжим тавьдаг. Центро клуб мөн тоглож байгаадаг гэж байгаа. Тэгээд тэр үед яг нэг анх ягаа open mic гэтнэр гэж basement хийж эхлээл тэгэл тэгэл гарцсан. Э, Тэрнээс өөр надад ер нь бол ажил өгдөг. Тэрнийхээ ачинд бас одоо энэ комедигаа хийгээд яваад байгаа болох л та. Өөр ажил ингээд өдрийн ажил хийдэг гэсэн бол хэцүү бол болохос. Гэтэ ажил хийх юм бол тэндээс бас амар ол юм олж харах юм шиг. Тий, тий. Тэр бол амар стресс хураал тэнгуүтээс тэднээрээ жок хийгээл. Ер нь бас яг тэм нэг навшин <laughs> навшин юм хийх хэрэгтэй юм шиг гоо гэсэн. Амьдралын навшин юмнуудыг үүсгэх хэрэгтэй. Тэднэрийг зайл гэл зэг нөгөө comedy night дээр. Ер нь амьдралын туршлага их хэрэгтэй юм шиг гоо тий. Зэрэг зэрэгтэй бол жинхэнэ айлаа шавах тий. Даанч болтцсон л та. 7 хоногор телевизийн нэвтрүүлэх гişэл камер ярьж ачаал 7 хоног зэрэг явал ирчих. Тийм тийм хүмүүсийн яг тийм даанч чадахгүй хэлдэг шээ. 7 хоногийн зэрэг. Олон юмд оролцож ижилтэл олон юм гаргаж ирж л ярих хэрэгтэй. Тийм. Шорон моронд орсон хүмүүс ч бас айлын юм ярьдаг шүү дээ. <laughs> нэг удаа нэг юуг нь шалгаж ирсэн чинь хүмүүсийг нэг шоронд орохт нэг бүх хувцсын тайлал ингэ шалгах юм л та. Тэгсэн чинь яг нэг тэр нэг ах анар гэдэг ах ингээ орох гээд байжсэн чинь өмнө нэг хүн орсон юм л та. Тэгснэ тэр өрөөнд дотор нь бүр цагдаа нар амар инээлдэт. Юу энэ юу амар газар хүмүүс чинь инээлдэт байгаа юм бол орсон чинь нөгөө тэр өмнө шалгуулсан хүн ингээд ингээ хошногын шалгасан чи өөдөөс нь гэрэл тосч ирсэн чи. Жажгалх чигцэн. Жажгалх болохоор шоронд амар үнэт эрдэнэс бол тийм л да ерөөсөө болддгоо. Гэсэн чи бүгсэн дотроос нь гэрэл тосч ирсэн чи гэж. Цэгч яхад нөгөө гэрэл нь хасаа шаасан. Тэг. Тэг ингээ шоронд ингээ ороод ингээ хүн болгоны хувцас тайлал яасан чи ингээ тентгийн баг нэр нэг харснаа. Боовыг харснаа бүр гайхаа шахац гэсэн. Өө дүүгийн бов ч бүр яагачгүй штэ мэ штэ гэж. Нөгөө төлөхийн бов бүр эслийн мэслийн шага шариг мариг чигээ мутац орош мутант бовнууд яддаг гэсэн штэ. Дүүгийн бов ч яагачгүй штэ мэ штэ гэж. Ер нь тийм аль аль юм бас байдаг л биш. Гэтэ би шоронд ормор гэж. Тэр тиймэрхүү юм сонсох юм байна. Эсвэл тийм зүр нэвтрүүлэг хийх юм те. Зөөр ингээл эн тэнд очил нэг. Тэ тарин санд очиж очиж сонж байна л аашаа. Танаа тань шиг ашиг. Танаа тань чинь нэр хондгүй хэсэгтэй. Очил гэснээр тэгэл хотлоо авангуудаа заа ярьдаг гэснээр өглөөс ирж байгаа нэг зураг аваад сайн шиг шиг. Сайхан очоод шүл ууж байна да. Уюг нүнжиг тослогтой. Баширак шил. Солонгос ол гэдэг чинь ийм амттай. Тийм л байна да. Зяц. Үгүй алтан төр байхын тэр нэг синик дээр ийдсэн нэвтрүүлгийг харсан уу? Синик дээр бас нэг тийм сэтгэлийн аян сэтгэлээс сэтгэлж үлээ нэг тийм нэг нэвтрүүлэг ийдсэн. Тэр нь бүр нэг жоохон ойлуулах гэж байгаа бүр нэг хүмүүсийг бүр ойлуулах га ядцсан нэвтрүүлэг ер нь Монголын кино минонууд бас амар хүмүүсийг амар өөлөх гашаад байдаг. Бүр бүр хүн тохиолддог хамаг навшин юмнууд нэг хүнд бүр тохиолдож байгаа. Өөлөх зорилго. Гошуурлогч бас өөлөх гэдэг үлдсэн юм шүү. Бас сүүл рүүгээ яг сүүлд нэг тийм гонгийн юм шааж байгаа шүү. Гонгийн юм шааж дуусгаж дуусгах. Тэ <laughs> шүлэг шүлэглж дуусгадаг шүү. Хамгийн сүүлд нэг ойлгож байлгаа шүү. Гарч авахтай. Гэтэ тэр чинь бас нийгэм нөлөөлж байгаа шүү, тэ. Хүнийг инээлгэнэ гэдэг чинь яг өөртөө хүлэн зөвшөөрүүлж гин гэсэн үг гэж хэлж штт. Одоо нэг санааг одоо зөөр яг те зөөр жирийг зүгээр хэлжснээс яг тэр хүнийг яг инээдтэй хэлбэрээр яг хэлээд хүнийг инээлгүүл яг тэр хүн инээж гинэ гэдэг чинь хүлэн зөвшөөрж гин гэсэн үг гэдэг юм байлээ гэж яг. Юм ойлгохоор л амар инээд гэсэн штт. Юм ойлгохоор л Яг тархинд нэг шинэ юу үүсдэм шүү яг гормон тархинд нэг шинэ юм үсэл шин санаа орж ирэл аа гэж бодвол яг мэд нүртэн шиг байна шах. Юмиг их зүүрл зүүрлэхээр бас хийнэ төрд юм шиг юм те. Яг юмтай зүүрлж хэлж юм. Тэгээ оноч яг тэр ихтэй бас жоохон хэтрүүлэхтэй те. Наа жоохон бахт нөө нэг манаа дандаа надаа гутал томдуулж авдаг 2 жил хөлийн дараа таарахаар те алсын хараатай юм шааж. Тэгээд амар томцсон конверс өмсцэн явжсэн чинь манайхч юу алиалагчиг цанчин шиг юм өмсцэн бэ өмсцэн гэсэж амар инээтэр шиг. Тэр бол яаж жоохон зүрлж байгаа. Тийм бас техник ашиг. Зүрлэл, юмтай зүрлэл эсвэл эсвэл яг тийм яг яг санаанд оромгүй юм хэлэх хэрэгтэй болов. Гэхдээ бас яг адилтдаг ч юм. За одоо охтод ирж байгаа А октод ирж байл. Ирж байгаа шүү дээ. Сосискнод цогцолцсон. Түү тэгээ ирээд пари өргөжсөн шээс. Игэл подкаст сонсч байгаа хүмүүс бас ингэдэг юугээд зөөрл нэг боргил хоолнор гэдэг. Оо оо. Нэг сайхан шингэн хоол ороод ивэл сайн байна уу? Гэтэ эмхтэн өрөөнд ороод ирэхээр шууд ингэ динамик өөрчлөгддөг шүү дээ, тийм. Яг тэр яг тэр эмгтэн үнд нэг нэг тийм эмгтэн үнийг инээлгэх нэг тийм юмнууд хэлж байдаг. Тэ эмгтэн үний Олон молоо зангирж байдаг. Тэр эмгтэн үнд л цаамалцаа өөрчлөлөө би жорлын хүчтэй дэрээ. Тийм нэг жоохон эргэжтэйчтэй нэг жоохон сонирм болчтой тэ. Нэг Ер нь багасаа л байдаг биз дээ. Багасаач биш. Одоо ч гэсэн ер нь эртээ эрэгтэй үний чиг бүх юм ер нь эмэгтэй үний төлөө хийдэг гэдэг хэвчээ тэ бүх бүх одоо нөө нэг шинтэй зохион бүтээсэн юм юм хүн эрэгтэй хүн машиныг эмэгтэй хүнд гайхуулах гэж зохион бүтээсэн бүтээсэн гэл те бүх одоо нэг те эрэгтэй хүмүүс зөвхөн зохион бүтээдэг эмэгтэй хүн болохоор зүгээр тэрийг тэрийг ашигладаг гэтээ эмэгтэй хүний ал гэж нэрээ үнэхээр хүчрхэг юм байна те. Зөвхөн дэлхийг хөдлөгч шүү дээ. Яга грекчүүд Трой хот руу дайрсан. Аашиг. Тэр чинь нэг хатны болоогоо шашдаг шүү дээ те. Аа. Тийм үү? Жигэн төвөний ярьж өгөөч. Жигэн төвөн. Жигэн төвхөн нэг тийм бол мэддэггүй шүү дээ. Тийм л бах те. Тэр мөр мөр сэлсэн гэдэг морьно дотор нь цэргүүдтэй оролж муулаа тий. Тэгэл лай олж байгаа юм да гэж. Тэр үе тэр Спартачд тэр кинон дээр бас арил фанал нь шатагтай. Бүүн Бакистан ш зэрл. Гэтэ Спартачууд ч хоорондоо бөхсдөлцдөг байсан гэж хэлж байгаа аим гомо байсан. Ер нь дээр үеийн грекуч амар их тийм гомотдаг байсан юм шиг л шүү дээ. Аристотл мотл тий. Пифагор Пифагор ч зөв хөхүүлдэг байсан юм шиг банд нараар зүгээр л зүгээр тэр бол зүгээр тэр үеийн норм байсан зүгээр тий. Давинчи чинь нөгөө эмхтэн үнтэй их байдаг байсан. Зав байдгүй. Тэнгүүтээ зүгээр нэг туслагч нэг бойтой байсан. Бойхон. Тэгэл тэрийг алж яхан байж бол шинэ олон оч яхан вена олгож яал. Ягтай. Гошнохдаг байсан шүү. Алуу чамаг зураад өгье. Монолисээ нэг жоохон эргэтэлэх царайттай гэх шиг. Эмхтэн үнтэй байхаар чинь тэгээд гадуурхч мадрахдаг байсан тий. Аа эмхтэн үнтэй байхаар харин тийм эмхтэн үнтэй байхаар бас яг тийм одоо чинь ингээл нэг найзууд байж байгаа гот нэг ингээ найз охиноо дагуулад ирдэ шүү дээ. Тэнгүүд яг тэр найз нь яг ингээд яг жирийнхнаа жирийнхаар жирийн байдгаараа байдгүй те. Яг тэр найз охиндоо бас яг санаа тавиашаад тэр найз охиныхаа хажууд бас нэг хитрхээ яг найзуудтайгаа байдаг шиг назгаа шаахгүй те бас жоо. Бүр тэр нь бүр хитрхээр бүр муухай болцдог те. Найзуудтайгаа одооч ч юм юм юм. <laughs> Тэгж юм шаа. Шаалдаа. Хэрүүл болоо шаа. Чи чи өөр хүн болжээ. Манай найзлаа хэрүүл болоо шаа. Найз хүнтэй хэрэлдэж мэрэлдэж шаа. Тэр хэцүү болт шаа. Эмэгтэй хүмүүс эрэгтэйчдийг ер нь ойлгох хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд шиг бас эмэгтэйчүүдийг ойлгож чадахгүй л те. Эрэгтэйчүүд ер нь гэрэл унтарлаа. Дара дара өмд шовтарлаа гэж байна. Энэ бол өндгөн шоколад өндгөн тасны гэрэл гэж байна. За тэгээ нэг сэдвэр ярилцъя л та. Сэдв. Сэдвэр ярилцсан байна уу? Цензургүй яриа. Аашаа. Уура. Юунд бухимдаад байгаа юм. Яач. Аа энэ төвжил нэр ямар ятраат юм бэ? Гэтэ сайхан хүмүүс гоё дасгал масгал хийгээл те. Төмөр өмөр өрхөрсөн жоо уур гардаг ш. Ууралжаа. Ер нь бол ууралжаа хүмүүс нэг ууртай, бөөн ууртай, нэг л бөөн бодлууд. Тэгээд өөрсдөө амар залуу хүмүүс биш тэрийг ер нь ингээл өгшөж чинь би одоо нэг иймэрхүү байр суурьтай байх хэрэгтэй. Яг энд ингэж чинь Тэснээ нэг өөрийнх нь бодлоор нэг дажгүй явж байгаа хүнтэйгээ зүүрлж мөөрлөж өөрийгөө бодсноо. Тэгээ тэрэндээ бохомдж тэр нэг амар заваан ууртай ер нь байнгын жинхэнэ залуу насаа тэгэл бөөн уурлал өнгөрөөчөөд аим шиг л санагдаад байна шүү дээ. Ер нь бол хүмүүс маас ихэнх нь. Энэ сөч нийгмийн <laughs> үлдсэн үлдгэл өө дөхөх ихгүй э, сэдв ихлүүлчихэд микрофоно шууд шилжүүлээд <laughs> энэ дээр өшөө дагнж ярих. Тий. Тий. Ойрхон уур мэдэх гэдэг сайн мэдхүүл юм. Тэр яг хүмүүстэй өөрсдөө харьцуулснаас л болж байгаа тий. Тэр тэр ингээд яаж яхад гэж бод. Хамаг уураад гэл улс төрлөө хийгээл. Тэр улсын хурлын гişүүд биш үү гэж. Улс төр мөрийг ер нь харахгүйсэн дээр юм шиг лээ. Сүүлд нь хэнийхэн талд орох гэдэг мэддэг. Энд ер нь бид нарыг ер нь төлөөлж байгаа мó гэж сүултээ бүр гутрах юм шүү дээ. Аашаас. Тэгэл ер нь бол намар гадуурхад шүү дээ. Ноглоо гадуурхчихсан гэж. Тэр намын хүн байсан. Намар намаараа ноглоо чамаг намынх юм байх гэл би дөнгөж арцс нам яхад нэг цагдаа турсан шүү дээ гэсэн чинь гадуурхч унтрах шүү дээ. Аа. Сэн сэн шүү дээ. Тэ. Аа. Тийм сонин тий нам ам гэл хүмүүс их хуваагдчихээн л да. Эцээц тэгэл хөтөлөл ингээл хэмжээнэл амьдэрч штэ. Хэмжээнэл бүгдээрээ гоё амьдралаа гоё болгомоор штэ. Орондоо тий. Энэ утсан. Би ихтэй бас өөрөө тэгэд таа хүмүүстэй амар харьцуулдаг одоо ингээл гэтээ тэр бас жоохон төлөх зоолдог л хэл та. Нэг хүн ингээл нэг сайн юм хийцэн монгоо тий. Яа шааш би юу ч хийхгүй штэ гэж бодлоо. Өөртөө готраа шаачсан. Би юу хийгээд байгаа юм бэ гэж бодлоо. Энэ хүн юм хийж яхад гэл.Этэ тийм бас эргэтэл бохол та. Тэгхгүй ингээл санаа амар дүнкүүрэл яваад эхэлдэг. Бас юу ч бүтэхгүй л бохол та. Ийм бас хийх хэрэгтэй. Гэтэ босод хүмүүс дээр нөөрийгөө харьцуулна гэдэг л жоохон тэнэг баг. Хүн болгон ч өөрсдийн гэсэн өгөгдөл цаанаасаа өгсөн юмнууд байна боломж потенциал нь шал өөр байгаа гэлээ. Өөрийнхөө хувьд л яг 100% шаах хэрэгтэй. Тий, өөрийгөө өөрийгөө тань тань чадвал тэгэл тэгэл өөртөө таарсан төлгөө гаргаал тэгэл би төлгөөтэй үнэлгээл байл тэгэл бусдаа нэг өөрийгөө харьцуулах шаардлагагүй л. Аа. Тэгэл э, уур э, их уурлах хэрэггүй юм дээр хүмүүс их уурлал тэрнээс бусд хүмүүстэй хар энерги чулуудаал. Тэгээ ер нь л хүн болгон л яг ярингууд л яг л тэгж л нэг хариулт нэг тиймэрхүү. Нэх бол тийм байхгүй гэдэг мөртлөө нэг цаана нэг хурган хурган хоргонуудыг л одоо бүр бас миний миний бодож байгаа үндэслэл болохоор шүү дээ. Ингээл бухимдаад байгаа шүү дээ. Тэсээ жоохон хөлтөд бухимдаад байна гэсэн шүү дээ. Нэг хэрэггүй юм дээрээ. Уу ингээл бүгдээрээ ингээл нэг 20 25 маа ингээл наслуугаа ингээл дээшлэх тусмаа яг нөгөө нэг настайгаа өөрийнхөө байж байгаагаа харьцууламж тийм настай хүн тийм нэг иймэрхүү байр суурьтай байх ёстой гэсэн нэг тийм юмн дээр гацаа тэгснэ тэр нэ бухимдуулыг өргөжлүүлэл нэг төвхтэй ойлгоод байгаа шүү дээ гэж тиймэрхүү юм байна тэр нэс. Тэгтээ ер нь гоё гоо. <laughs> Чи нэг харьцуулалаа л дээ бас. Тийм тэгснэ Өөрийгөө мэднэ гэхлээр Монгол хүмүүс бүр амар нэг амар өөрмөц чаад байхгүй тийм үү? Юу нэр үндсээ үндсээ хайж олох Монгол сэтгэлгээ, Монгол тарих. Тэгвэл ингээд нэг зарим амар англиар бодвол англи англиар сэтгэл, телевизээр сэтгэл, картун нэтворкээр сэтгэл нэг тэгэл яваад байгаа юм шиг. Чиний бодлоор тэгээд Монголын яг үндэс нь юу вэ? Монгол хэлээ. Монголоор Тэгэл яг өвдөөдсээ сайн тэгээд сайхан тахил өргөл нэг тиймэрхүү. <laughs> Өөрийгөө мэднэ гэдэг нь яг тий зүгээр л би би юунд сайн бэ? Би юу хүсдэг вэ? Надад э, яаж амьдрал гоё вэ гэдгийг мэдвэл хүн тэгэл тий яаж аз жаргалтай авах вэ тэгэл. Тэргээрээ өөрөө гоё амьдарч чадах байхгүй. Тэгэл тэгэнгүүтээ шал өөрөөс нь өөр хүн өөр замаар ингээл явж ангот нь тэр хүнтэй өөрийгөө харьцуулах ямар шаардлагагүй. Тэр хүний эсрэг талд ороолоо. Дайсагнал. Эхлээд эхлээд өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй юм шиг. Тэгчээ дараа нь ер нь хүн өөрийгөө л ойлгуул тэгэл ойлгохын тулд тань үнцээ яах хэрэгтэй юм шиг. Мэдгүй. Ингээд тэрийг бол сайн хэлж мэдгүй. Үндсээ хэр үндсээ зүгээр л бид нар угаасаа яг нэг үндэстэй. Тэрийг угаасаа зүгээр хүн болгон мартахгүй яг э, мэдчихээр яг суур нэг тийм ясанд нь байгаа цусанд байгаа. Тэгээд яг тэрийг санаа гэж бодохгүй байгаа хгүй. Тэгээд яг ингээд өөр яг өөр хүн яг өөрийнхөө сонирхлыг хөөгөөд би юу ч байж болно гэ тэгээд байгаа хгүй. Би ямар ч хамаагүй юм байж болно. Тийм тэр нь арай нэг тийм гадаад тийм сэтгэлгээ тий. Би I just wanna be anyone гэлтэл хинч байж би бүх юм хиймээр байна. Тийм биш. Тий. Монгол зам гэхэлэр нэг амар нэг гоё чигээрээ нэг амар гоё зам байгаа хгүй. Нэг тийм ийш тийш салаалсан биш. Үндсээ бол ер нь монголчууд марч болохгүй л дээ. Яг гоё байгальтайгаа харьцаж ирсэн. Тэгэл зөвхөн одоо амьдралын сайхан бол зөвхөн амжилт одоо мөнгөний асуудалгүй байх сайхан амьдрал гэж бодоод яваал тэгэл яг хин бэ яг чи яг хин бэ гэдэг гол үндсэн юм а март мартах гад чам юм шиг тэгэл бүхэл юм мөнгөний төлөө тэгэл яг э, Монгол орн чинь их нутаг чинь яг яаж байгаа нь хамаагүй чи сайхан бол сайхан юм шиг бас явах гээд идэх тал байгаа л байна л та. Тийм шүү дээ. Тийм хүмүүс бол тэгэл яг самухан л да гişх. Өөрсдөө одоо тэгээ яаж олно гэх юм. Тийм амар олон юм харж байгаа. Зүгээр юу дуртайгаа л эхлээл мэдэрчүүл тэгэл тэрийг хөгжүүл хүслээл хөгжүүлэл гадаад соёлыг ингээд мэдэрсэн. Ингээл амар гадаад мадад ирдэг ингээл э, олон хүмүүсүүд мэдхгүй юм ингээд мэдсэн. Тэнгүүтээ эрэнгүүтээ амар монголчуудтай амар санаа хандаж мандал. Амар санаа. Манайхан ийм бүдүүлэг гэлөө. Тий. Соёл соёлгүй мөйлгүй. Тиймээс тахууд амар санаатай. Тий. Улсаа муу хэлсэн хүмүүс бол юм. Нэг хүмүүс муухай харагддаг л байхгүй. Тэц тэгэл яг тэгээ хош урыг цэрээгээр идэж мэдээш. Би яг тэ хаяа хаяа гараа тас олгомооргүй шүү дээ бас. Тий. Тэгээ нэг яг нэг нэг тийм улсаа улсаа жоохон муусан хүмүүсийг харахаар л жоохон хэцүү байт юм өмнөөс нь. Тий, муулахгүй зүгээр л ийм хүмүүс байгаа байгаа гэдгийг мэдчихэж тэгээ зүгээр тэр тэднийг нэх муулаад нэх өөрийгөө дээр нь тавиадах шаардлагагүй шүү зүгээр л зүгээр л тэгэл байх. Би тийм хүн биш гэж шаада фэйсбүүк. Би тийм би ийм сонир хүн биш. Гэтэ ийм олон хүмүүс байна. Яг зарим зарим хүмүүс бүр амар хотлоо шатдаг л та тэгэж нэг тий нэг илүү хүмүүсээс дээгүр болохгүй л тий. Тэгэх ш зүгээр яг яг асуудал яг тийм байвал тэрийг бас хэл хэрэгтэй л та тий. Тийм асуудал байвал тэрийг бол хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ stand up stand up өөрлөлтөө хүмүүсийг инээлэх зорилттой. Stand up. Зүгээр л ингэж ярьдаг хэвээр тахад байхгүй. Зүгээр ингээд амар инээд юм биш. Зүгээр Facebook-ээр эсвэл зүгээр л яг тийм сериусны байдал туртай байх шээ. Өөр Монголоос явмаарай гэж ажмал. Тэрийг сте. Тэгэл уг ихтэй тэр хүмүүс яг явах хэрэгтэйхгүй. Явчаа тэгээд үзэхгүй да тий. Тэгэл <laughs> үзэл яг Монголоос ана шт буцаал. Тэгэл хүрээд ирэхгүй. Яг тэр бас нөгөө талын бас үзэх хэрэгтэй л бахал та. Яг хитрхээ яг нөгөө Монголдо бас ингээл ягаал нэг тэ нэг амар гол голж молол тэ энэ амир. Гэхдээ нэг гоё юм ин олж харахгүй тэгэл дандаа муу юм ин хараал гадны гоё юм гадаад ч гэсэн очил тэгэл бас новшин юм байж л бас новшин хүмүүс байж л байгаа тэгэл тэр юмнуудыг яг хараал мэдгүй тэгэхээр яг амар шат юм лээ Тэр би нөө докюментарийг нүцэн. Би би өнөөдөр төрлөө өлөө лээ. Тий. Би Монголдо төрлөөч л нэг яг тийм би зүгээр л хийх малтхоо зүгээр яг э, suggested видео дотор махлын аваар дарц тэгсэн чинь амар ш ажиллаж шүү дээ. Баян Монгол дийлдэг гэдэг үст. Тий. Тэгэл амар ингээл амар бүх юмыг тайлбарлаж өгч мөөлд өстэй. Энэ яасан яасан. Үзэл үзээрэй гол шаадаг л шүү хүмүүс. Ер нь бол тийм өөрийг ойлгоцсон л та. Нэг хэсэг чам тэгэл дуулжл мөнгө олдог гэсэн сүүл рүүгээ нэг хэсэг шал өөрчлөгдөөл нэг нэг Монгол үнд цогсааг ийм байх хэрэгтэй гэсэн тийм дүр төрхийг гаргаж ирэх гэж л оролдож байгаа юм шиг л шүү дээ. Хөрхий. Гэхдээ жахлаа ахыгаа сөмөр мөрөн. Яг нөө тий. Одоо ингээл хамаг хамаг Монгол төсөл мөслөгийг хийч сарсан мэт тий одоо нэ Боредийн дуучин, Тувагийн дуучин өөр Монгол юм. Тэр юм шиг ажил. Халимгтэй. Тэр хүмүүст очиод бүгдэн дээр тэр одоо тэд нар ингээл аялын тоглолт хийгээл тэр туваа мууад очиж гал асаа, галын тахилга хийж мэгээ. Тахилга чөвшөлтэй зүгээр гал голомтын гал асааж усаа бол. Э, тиймэрхүү юмнууд бас бас э, тэ хэрэгтэй яг уу зүгээр. Нэг тийм буруу биш болох хүмүүс чинь нэг жавхлан амир яах туртаа шүү дээ. Нэг тийм нэг дээл өмслөгийг шоол шоолох бол тэнэглэхгүй. Гэтэ яг хүний яг ирэх чөлөө гэж бодлоо байна л та бас. Хүс юм аа өмсөх те. Хүн ингээл гадны соёл маяг л гадаад очиж амьдэрч амьдмаар бол тэгэл амьдрал л өстэй тэгэл. Үний яг хамгийн сүүлд бол бас чөлөөтэй шүү дээ. Хинээс чамаарлгүй тэгэл. Либертар үзэл. Өдөрөө зүгээр тойрлол онгоо ярэ шаач. Онгоо л ярэ та. Ашиг. Зэ зэ. Нөгөө нэг өгтөө онгоогоо <laughs> Нэг үгтэй нөө. Нэр тэрийг олон удаа сонсч исэн ч гэсэн зүгээр дотроо зүгээр би зүгээр бодоо шасаж энийгээ шасаж зүгээр нэг үгтэй байна го аар гэсэн хоёр үгтэй гэсэн аар багш гэсэн хамгийн сүүлчих дээр амар инээж үнэ гэж аар багш ном гэж бодгоо та. Одоо чи нэг аар багштай зураг олцсон шүү дээ. Тэр хаана исэн бэ? Э, Архангай аймагт. Архангай аймгийн жаргалан жаргалан цумын 90 жилийн яваар. Манай нутгийн хөргөө ах юм лээ. Тэг тэг хөрж ирсэнэ манай жаргаланд сумын засаг дарахт өөрийнхөө гэрийн багш номыг бодол бодлоор нь бэлгэлж ирсэн. Тэгээ манай жаргалантайхан бас сайхан гадаа тэлтэй болж байгаа. Би яг арга багшиг нүг юмд нь хичээлд нь сууж байсан шүү дээ. Бүр гүнээр бүр бүр олон танигтахаас өмнө зөө. Бүр дээр 2000 ч одоо 22 онд ч энэ яг манай хойтлын байр байсан аахгүй. Тэгээ яалч нэг хойтлын байранд нэг англиний сайн багш байт юм байна гэд. Тэгэд л нэг мэдрэл муутай хүн шиг ирсэн надад саналав санагтаагүй. Англи хэлээд гарч ирсэн юм биш үү? Англи хэлээд гарч ирсэн биш үү? Тийм, ер нь бол англи гарч ирсэн. Тэгээ ер нь бол э, ямар сүүл рүүгээ тэгээд 20 хэдий хэл мэлгээ жоо. Тийм. Сүүл рүү. Тэгээ хэр байсан англи хэл Ер нь бол тэгэл англи чинь тэгэл давтуулж лсэн. Тэгээ давтах чинь угаасаа тэгэл давтж ижил хүн чинь юм сурдаг штэ. Бүх юм ямар давтуулж олон дахин хэлүүлдэг гэсэн аахгүй. Тэгэж ер нь хичээл нь явдаг гэсэн. Тэгээ ер нь бол гайг болсон. Тэг би бол нэг солиотой энэ нэг мэдрэл муутай хүн гэж юусэн боддог байсан. Тэгснээ дараа нь тэгэл хэдэн жилийн дараа зургт мөхтэй гараад жоохон архинд орцсон юм шүү. Ер нь архи уудаг юм шиг л тээ. Ер нь удаадаг хаа. Архи Бас номыг бол зөвөр үйлдвэрлэе шааж байгаа юм чи те. Зузаан зузаан. Цаагаар бас амар шааж байгаа шүү те. Миний дэн тэнэг маанаг гэж бодож цаанаа бөө мөнгө орж ирж байгаа шүү те. <laughs> Тийш тэгэл сайхан номоо бэлгэлээ. Тийм хүмүүс тийм биш үү нөгөө нөгөө гэрлэн бөхөөлт нь нэг ингээл. Тэ нэг дайли бурхан мурхан гэдэг нэг дайли юм шаасан тийм шээ. Тэг нэг нүх цэгэл цаарчдаг. Тэнгэл тэрэнгүүтээ тэр нүхээр ингээл хараал. Тэр нүхээр нь ингээд нэг сонио сонио сонин сонин энергиуд орж ирээд альбом альбомтэй ч холбоотой ч юм. Тэгэл тэр нь ингээл өөртөө чи хаа маа гэж хэлээл. Чистэ мондөг хүн. Тэгэл тэр нөхөрөө ганцхан ингээл хараашаа тэгэл тэгээ итгэе шаачдаг. Тэр нэг нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийг нэг шашнаар өдөртөх гэж нэг оролцсон тий. Тэр юм мэдэж байгаа. Тийш тий. Тэр тэрэст яг тэгсэн баг. Дрим дрим тийм үү? хүн байгаа штт Монголд ч. Тэгээ бүр өөрийгөө зарлцсан. Амар лаг сургуулийн доктор профессор. Тий яг тийм Э, мундаг хүмүүс рүү дайраа шаарддаг. Өөрийгөө бол яг Чингис хааны явсаар гавд ман гэдгээ бол өөрийгөө зарлж тэрэндээ өөр амар ихтгэлтэй байж маяг хүмүүст бол тайлбарлыг бас хэлдэг. Тэгээд бас заадаг хүмүүст юм. Бразилд Бразилд <laughs> Бразилд ингэдэгс чинь нэг өвчин байдаг заяа зүгээр шизофрени өвчин хүмүүс өөрсдөө Есүс гэж боддог нэг зүгээр тийм <laughs> тийм тэр хүмүүс зориулсан тийм эмлэг байдаг. Есүсүүдийн тасаг. Тийм. Тэгэл тэгээ бодоод үзэлтэй. Тийм амар муухан шиж байгаа. Өөрсдөө тийм Есүс Есүс гэж цорын ганц Есүс гэж боддог хүмүүсүүдийг нэг газар ингээ аваачиж тавьчих яц. Тэгээд би би Есүс тэгээ хэрэлдэн шахаад авта хэлээ шүү өдөр шээ. <laughs> Монголд баг тийм гараад ирэх хөө одоо бодохгүй. Өдөр Америкт би Чингис хаан гэж. Америкт нэг сайн нэг залуу өөрөө бичлэг камера нэг э, орон гэргийн хүнд өгөөд тэгээ орон гэргийн өмнө яг өөрх амьдралаа ингэж авах хэрэгтэй байсан хөөе. Тэгсэн чинь тэр тэр хүн болохоор ингээ ихтэй зургал төгссөн. Тэгээ ерөөсөө тийм хүмүүс нэг хамгийн гол нь тэр орон гэргийн church church орсон гэж байхгүй. Цүм үү? Цүмд орсон. Тэгсэн чинь ингээд Иесусийн үзэл бодлыг суулгахад тэгээ ерөөсөө явуулж моглохгүй. Тэр үзэл бодлыг суулгуулад тэрнээс олж миний амьдрал ингээд өөрчлөгдсөн. Тийм яриад л шүү дээ. Тэр орон гэргүй өмнөх нь үү? Тийм. Үс бодлоо зүү зүгээр өмнө байжгаад сүмд очсноо орон гэргүй юм болцсон юм. Яг зүгээр тэр үсэл бодлын л өөрчлөлтгүй л тэр нэг хотлаа нэг нэг хэтрүүлэх тэмүүд байдаг шүү дээ тий. Нэг одоо хараагүй хүмүүсийг хараатай болгож юм болгож байгаа л. Тий. Тиймэрхүү маягаар ер нь бол ашигласан юм шиг үлээ. Тэгэл хэдэн жил тархи нугаагаал тархи нугаасараад тийм болцсон гэдгийг <laughs> яриад л шнэсэн. Угаач болдог тарихтай байвал тэгэл бас хэцүү шүү дээ. Угаагдчихдаг. Тэгэл бас тэгэл огчн л доо бас. Яриачтай те. Есүсийн зарим юмуд нь гэтээ э, бас арай паналтай байдаг юм аа. Жогон бахт аа тэр гэлмэ гэлмэ агч нь манай асрагч гэж байсан байхгүй юу? Тэ ярддаг байсан байхгүй юу? манай гэрт ингээ библ мэл авчираад ингээ тавьчихдаг зөө. Ном хишүүгээ мөгөнд дунд ингээ оролцсон байдаг шин <laughs> шинэ гэрээ мэрээ. Ороо тэгээ тэрийг яриашаа Тэгтээ <coughs> тэр нөө нэг ногийн тухайд нэг үлгэрээд штэ. Аа. Нэг тийм сал сал тийм нэг амар үер үер болол тэгсэн чинь ганцхан нэг нэг өвгөнд яг тийм даалгавар өгдөг шээс те. Нэг 600 настай өвгөн шээс тэр нь тэгсэн чинь 600 настай архичийн өвгөнд шууд нэг юм даалгавар өгөөл. Чи одоо дэлхийд байгаа бүх амьтдаас нэг нэг хосоор нь ингээд бүгдийг нь авчираад тэг ингээд том зав барь. Тийм юм шээс. Гэтэ тэрийг одоо би амар гайхдаг гэсэн. Одоо яаж те? Яаж босод хүмүүс одоо ингэ нэг гэр бүлээс ингэ дэлхийн бүх хүмүүс үүссэн юм бодог ч гэж. Адам Адам Эва хоёр ч гэсэн сонь. Юу ноо юу? Ноо Адам биш үү? Үгүй тэр амар сонирм байгаа. Адам Эвагийн төрүүлсэн хүүхдүүдээс Ноа гэр бүлтэй л амьд үлж байгаа юм тий тий нөө хүмүүс ч нөө нэг амар яат штэ нөө нэг Адам Ева ирч уул нэгэл амар гоё амьдарч байсан ч нөө Ева нь жимс олж идэл тэнгүүтээ амар шууд нөө юунаас өгдөг штэ Деважангаас өгдөө шаачдагхгүй бурхан уурлал миний идэж болохгүй гэсэн чимсийг яг гэж идэж байгаа ингээл хөөгөл тэгэл нөгөөдөл чинь ингээл хувц хунц өмсдөг болол тэгэл яхан хүм болол тэгээ ингээл хүмүүс ер нь гим гим нүгэлтэй болсон тэгээ бурхан нэг өдөр бас уурлаад яг тэгээд тэгээ хүмүүст хэлхийн орон зөөр үерээр живүүлж алахыг хүсдэг шээ Тэгэл <laughs> тэгэл Новаг зөвхөн сонгол. Новагаас одоо харууд үссэн юм ашиг шах. Гэхдээ тэр үедээ амар тэгж гайхдаг байсан л да. Тэгэл бодоод тахтай амар паналтай л юмуд байсан бэл. Тэр гэлмаа их ч одоо ингэ. Фоло хийхгүй лайклтай хүмүүс болио. Аа шээс. Өтөө <laughs> чинийх юу юм уу? Паблик юм уу? Тэгвэл тэгэл тиймэрхүү юм байх штт. Фоло хийхгүй мэс лайклчаалаа. Аа Зүгээр өдөө шаа. Instagram дээр одоо бас тий. Instagram дээр ч нэг лайк followers авдаг тийм юм өгдөг үстэй. Бага хүмүүсийн зураг зүгээр лайклаа шаа. Аа. Зарим огт зүр тэгээд тийм л шүү дээ. Яг наагч тэгдгүүлтэй зүгээр нэг амар тийм Instagram-ийн odd band нэрэд шүү дээ. Одоо future jack юм гэдэг л. 300 follow авч байгаа. Зүгээр ингээд follow хийнгүүтээ Тэнгүүтээ ингээд өөрийг нь буцааж фоллоулахгүй онгод буцаад ингээд unfollow хийнгүүтээ дахиад follow хийж ингээд байн байн хандтаашаа. <laughs> Тэгээ сануулаашаага өөрийгөө байгаа гэдэг. Тэгдэг гэж л. Зарим хүмүүсийг don't follow to unfollow. Unfollow хийх бол болдгоо маа. Болдгоо маа. Feed би ингээд feed дээр гоё юм хармаар байхгүй те. Яг ингээд сонирхож байгаа юм. Тийм шүү дээ. Тэгвэл ингээд зарим хүмүүсийг ингээд private profile та физдаг гэдэг. Зүгээр ингээл фоллоу хийж өгөөд нэг сайхан заа гараад фоллоу хийгээ шаачингууд даа нэг гачин гачин постлонд өөр дандаа өөртөөх нь нүүрийг мөрийг Тэнгүүт нь тэнгүүт нь тэгэл заа шаашаа гэл. Та нар дандаа селфи хийдэг өндрийг мэдхүү. Мэдхгүй байна. Энэ бандер нэг тэгдэггүй те. Мэдхгүй байна. Гэтэ селфи хийдэг тийм бандер болж байгаа тийм ш. Байна байна. Байх уу? Байх штт. Ста нэр эрэгтэй хүн одоо бас э, өөр үзүүлмөр юм байх бэд юм байна шүү дээ царайнаас өөр. Хитэн боол зураг авдаг. Яг одоо модель зөдөлч боллоо одоо яг тэ. Одоо тэгвэл одоо селфиг хийлгүй яах вэ? Тэр чинь бол маркетинг маркетинг стратеги үздэг. Тийм тэр чинь бас маркетинг Дээж болно уу? Хүмүүс угаасаа өөр хэмжтэй л тэр хүмүүс хүмүүс байхгүй л амар өөд ш та тиймэрхүү хүмүүсийг харж марахгүй бол гоё ш. Гоё юу? Бүгдээрээ тэл өөр өөрийнхоороо байгаа л хүмүүсүүдийн хийлсэн мэлсэнтэй л яах вэ? Бас хаяа байвал гоё юм аа. Олон дахин давтаад харж байгаа өдөртөөс. Тэгэл болно ш тэр ч тэр хүн чи. <laughs> Чаваг. Ер нь бол яасан ч олно л доо чөлөөтэй те. Гэхдээ бас зарим нас арай шоолмошаад. <laughs> Э, доор нь амар сериозны шүлэг мүлэг эсвэл өгс мөгсөө бичдэг хүмүүс амар. Тийм үр цаг гаргаа шатсан өөр. Тэрийг харин таалдаг хүмүүс тэр бас байгаа штэ бас. А та өөр Гэхдээ ер нь байгаль ингээл харангууд л тэр чинь ингээл лайк майк ингээл таалж маалал хүмүүс асуулт асуугаал өөрөөс нь хариулж мариул. Аар хөгжөлтэй маркер нэг өгүүлбэр хэлэл араас нь инээлт минээлттэй тэгэл. Тиймэрхүү юм. Юу ч шүүмжил чаолаагүй шүү дээл тэр гоё. Сошиал медиад оролцсон гэдэг чинь тэгэл хашин шүү. А зарим ихтэй амар ядцсан баг нэр өгдөө шүү те нэг тэр нэг дэгийг нь ярьдаг шиг гэж байгаа. Зүгээр зураг зүгээр л зураг авахлчихгүй заавалчгүй цаана яг бензных нь эмблем гарах хэрэгтэй шээс те. Нэг тийм статусаар дандаа нэг ингэдэг нөгөө статус инстаграмаар нэртэй найзуудтайгаа ахуулсан. Тэнгүүтээ тэрийгээ постлол тий. Shout out Тийм дандаа нэг тийм яг эсвэл од модтой ахуулсан зургаа тэгэл постлж мөслөл. Репост хийж мэгэл. Өөрийгөө жоохон од болох гээд хичээн. Тэр бол тэр бол хийж болохгүй. Тийм. Амар зөөлхөн л од болох хэрэгтэй. Зөөлхөн од. <laughs> Followers-ууд амар тийм. Жоохон аажим аажмаар. Аа. Тэгээ та нар бүгдээрээ тавих татдаг юм уу? Татдаг шүү дээ. Та юу татчих жаам уу? Би би татдаг. А тийм. Ямар сони юм бэ? Тамиг татсан хүмүүсийн групп. Тамиг татахгүй байх ч гоё шүү дээ, тий. Идрээ татах юм уу гэж байна. Та татцсан юм тий. За сайн байна. Битээ татаараа тагч. Аашгүй. Сүүлийнх ч юм байг. Аль төрөөс ааш. А орлол болохоор. Арай арай л амир олчих. Зөвхөн биел татна гэж байна. Ой. За за за хэдүүлээ тэгээд ер нь өндөрлөх үү? Тэхүү. Өндөрлөе л та тий. Өндөрлөе. Хэдэн минут болчихо? 3 цаг ярьчихлаа. 3 цаг ярьчихлаа. За за дахиад нэг цаг. <laughs> Сугч гэдэг шиг. Сэтэр нөө их хоёрын юу 4 цаг үргэлжилсэн. Тийм үү? Чи үз дундуур зартай. Аа. <laughs> ETV-гээр би бүгдийг дуустал нь үзсэн. Аха. Ер нь юу гэж бодсон? Ер нь хувийн бодол чинь өөрөө чинь. <coughs> Би би ус төр мэдхүүл дээ. Гэтэ яг тэр хүнийг зүгээр тэгээ жоон бахтаал хараал нэстэ мохоос та. Тэ хараас нэг балерис хардаа амар том хамартай хамартай. <laughs> Зүгээр л царайнаас л болж тэгдэгсэн байхгүй. Тэснээс бол тий түүх мөхийг хараад ингээд яа тиймрийн мэдхгүй. Тэгэл зүгээр үтсэн ч л тэгэл мэдхгүй. Сайн хүн юм уу муу юм гэж тийм байхгүй юм л шүү дээ. <sighs> Зүгээр л нэг энэ улс төрийн хотголтанд оролцож байгаа л нэг тий нэг хэлмэгдсэн нэг залуу. Тэснээс бол энэ энэ хүнээс өөр муу хүмүүс байгаа л. Орд нь бол яг за энэ нэг муу хүний туйл нь яг л их хоёр байна гэж л нэг тийм <laughs> тийм нэг мэдээгээр цацдаг гэсэн юм байна. Тийш шүү. Нэг харангуй нь бол тэгэл хүмүүс одоо тэгээ яг тэр улс төрийн хэмжээ амар ер нь хэцүү юм лээ. Одоо тэр хэвлэл мэдээлэлээр одоо юу гэж гаргаж байгаа юм те. Хүнийг одоо тэгэл яаж ч мууш гэж болно. Гэхдээ нэрэн гэсэн мууч гэж магадгүй шүү дээ. Хинч мэдэхгүй л. Энэ бол э, манид бол яваас яг мэдэх арга бол байхгүй л дээ. Сайн талаас нь харуулах гэж үзсэн юм шиг байлээ. Өөрөө ч нэг сайн харагдах гэж үзэж илээ. Би найл дарсан ч. Аям хичээ гэдэг. Гэтэл бүхэл юм дээр л отолцсон шүү дээ. Нэг юм би анзаарсан хард. Нэг би хизээч хөнрөө лалар гэж толготой зуур хөвж өгөөсө тэгт юм шүү сайн талаас нь харуулах гэж. Хүнийг э, тэгнэлтэй тэр чинь нэвтрүүлэг гэдэг чинь бас л хүчрэх юм шүү дээ. Пропаганда гэдгийг үзүүлж хүмүүс юм шүү. Тэр нөгөө гэрт нь цагдаа нар орж ирж ирж байгаа хэвчлэгийг харгачлаа те. Тэр юм шиг те. Тэр орж ирж байгаа нэг том биетэй биш тох. Тэр хараад айж илээ. Би л хараа. Ууса тийм баг нар орж гэр гэрт гинт орж ирсэн ухаалдуулснаа чирээ аваа яаш. Хөвдөө доошоо гэшээ. Тэгтээ бол нэг шанаа зөрүүлэх зоригтой хүн байхгүй шүү дээ. Ууса яаж өдөөсөнд ярьж. Дэлб шаалгалт. <laughs> Ялах шаалгалт шүү дээ. Эхлээд л амар онцгой л явчих. Олон олны хүчээр зүгээр дарангуул нэг ч хүн цохих хүчгүй л нэг хат. Тийм. Шанаа зүрхлэх хэвчтэй шүү дээ. Нэр гисэл тэгж дайрч орж ирч юм. Гэтэ одоо тэрэнд одоо тэгэл арт арт түмэн ингээл яагаал хоцрох юм даа гэж аахгүй. Гайхаал хоцрох юм даа тэгш аахгүй. Тийм юм даа. Юу болсныг ойлгоогүй. Хин нэгнийхэн талд орох ч одоо хэцүү юм даа. Юу ч мэдэхгүй гэж. Би бол илбэг дээр чиг амар сайн юм гэж боддог гэсэн. Амар сайн бүр яг л тий амар гой намхан хөөрхөн гондор би бүр илбэг дээрээс идэв моортой байсан шүү дээ. <laughs> Үгүйсээ тухайн үед жоохон багт нэг 98 онд чи зүгээр зурагтаар зүгээр илбэг дээрж гээд нүдээ шаачдаг. Илбэг дээрж. Гончиг дээрж илбэг дээрж гээл. Тэгэнгүүт л шүү дээ хамгийн олон сонссон нэрээ өгөөш илбэг дээрж гэж. Сааны. Сааны. <laughs> Яз би нэг оноо ярьчих. За яг л э, баага тул хоёр юби кебаб арцсан шин шоож шоож бол хилэн гизнүүд л ой модондоо буцал харж байгаа байхгүй. <laughs> Тэгсэн чи ингээл ингээл эсрэг тийш харцсан хойлоо эсрэг тийш харцсан бааж идэх гэж хэлсэн. Тэгэл баагаа нь эхлээд дууссан. Нөгөө толоо нь яваад байна. Тэгсэн чи баагаа нь тэгэл жоохон байж байжсэн ингээл харагшаа харагшаа хат нэг тул орох дууссан. Харчихсан байхгүй. Харагшаа харагшаа Хаашаа хаашаасна. Толгоо бөхсөн авчих шүү дээ. Миний зүгээс өнөө зүгээс өнөө. Заавал UB K-pop уу? Тийм шүү дээ. UB K-pop ч тийм. Тэгэл UB comedy үзчихлээ. Тэ миний миний comedy. Наад өнгойн чинь ихтэй нэг хөлбөрийг би сонсчихсан байна. Бавга нэг туулаагаас асуудаг хаа нэг хойлоо баажсан чинь туулаагасаа баавгаан тэгж асуудах. Чи ингээд чиний ингээд нүсэн дээр чинь баас наалдах наалдах чи яг чамд ямар санагддаг вэ гэсэн чи. Зүгээр л өгдөө чи тэгэл баачдаг шүү дээ гэсэн чи. Шоо туулаагаар нарчдаг. Тэгж асуулт асуудаг хаа. Тийм үү. Тийм. Чи чиний чиний хүсэн дээр ингээ баас наалдахаар ямар өдөв гэсэн чи. Зүгээр л өдөв. Гэсэн чи заа заа туулаагаар. Наа чи өөр юм шээд. Би бол өөрөө зөвхөн гэж бодоо шаад. <laughs> Зүгээр л туулгаараа арчсан юм уу тийм. <laughs> Зүгээр цагаан хөхтэй болохоор Би бол энийг дабл шотын ресепшн эмэгтэйг би инээлгсэн. Тийм үү? Тий. Зүгээр л хажууд нь зогсож байна. Баярлалаа. Хаашаа. Дабл шот. Ашиг. Нэр мөр нь дабл шот мөч. Дабл. За за тэгээд энэ нэвтрүүлгээ дуусгаад өө 3 цаг болчихлоо шүү дээ. Сангалтай л юм шаалаа. Та бүхэнтэй бид бид бүхэн цаг байлаа. Өнөөдөр Тэмүүгээ, Идрээ, би, Хүлэгээ, Цоожо, Од бэлэг, Дүлгөн мөлөө тэ. Дүлгөн тэгээд улс болд нар байлаа. Ака чоко. Одоо ингээд хэлвэлээ. Үе тамтлагийн long hair гэдэг та бүхэн төрүүгийа Гэтэ интернетээс татчих байгаа л хүргэн л дээ гэж. <laughs> Одоохондоо интернетгүй. Гэтэ баяртай. За баяртай гэрээ хөтлгөө. Баяртай. Баяртай. Баяртай. Thank <laughs> you.